Ілля Оборешин, півстоліття в підпіллі. Державний архів Тернопільської області. Проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих. Сергія і рідні нам кланяються жита від радости, аж серце мріє, за волю смерть не страшна, від радости, аж серце мріє, за волю смерть не страшна. над нами сонце сяє, гармати б'ють, стрігається земля, і гордість грудь аж розпинає, Солою смерть нам не страшна, і гордість грудь аж розпинає. вухах чути гуки, гармати б'ють, і крові всюди вщерб, не буде більш терпінні муки. Вперед, там доля, бо не буде. як ясне сонце сяють Ремля пісні, аж земленька свята, дружить під нами дорога, за смерть нам не дружить під нами дорога. над нами вітер віє і рідні нам кланяються жита від радости аж серце мріє. Опель 2002 рік. Ця книжка містить багато цінного і цікавого матеріалу про національну визвольну повстанську боротьбу на теренах Тернопільщини. Вона буде корисна для науковців, викладачів і учителів історії, студентів і учнів, а також для широкого кола читачів. Книга видана за сприня... за сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за підтримки родини Грималюків і голови Тернопільської обласної організації Українського народного руху, народного депутата України Ярослава Джо Джика. Шлюс. Передмова. Археологи шар за шаром розкопують землю. Віднаходячи то кам'яну сокиру, то стародавне поховання. Ми багато знаємо про те, що ділося в нашому краї три чи п'ять тисяч років тому, а про події півстолітньої давності. На жаль, поки що маємо скупі відомості, чи знаємо ми хоча б імена. Усі героїв ОУНУПА, які фанатично боролися, і вмирали за волю України. Більшовицька система нищила не тільки повстанців, а навіть згадку про них і не залишала жодного сліду, жодного натяку про свої злочини. Бо страшенно боялася, боялася за себе, за своє <sighs> нащаддя боялися помсти безневинно убієнних. І ті лицарі духу і волі, що ставали напрю зі своїм запеклим ворогом, мали виглядати в очах народу бандитами, кривавими душогубцями. Вони мали піти у небуття без почести, без слави і навіть без імені. Та не всі сліди чорного свавіля вдалося замести, не всі героїв і мучеників вдалося знищити, дехто вижив у тюрмах, на каторгах, у підпіллі, щоб свідчити. 50 літ боровся у підпіллі Ілля Оберишин. Боровся силою зброю, силою слова, силою свого розуму. Він був активним учасником повстанського руху. Ця це людина, як кажуть, з легенди. А його книга півстоліття у підпіллі, скупі слова про пережите, вистраждане і вимріяне цілим поколінням нескорених. Це розповіді про побратимів і свідчення проти жорстоких кривдників народу. Книга важлива тим, що заповнює багато прогалин у дуже складному і малодослідженому відрізку історії нашого краю. І вона, безперечно, доповнить серію навчальних посібників з історії для учнівської та студентської молоді. Автор книги, був одним з організаторів і учасник. Учасником цього грандіозного року опору, який протистояв як більшовицьким, так і фашистським загарбникам. З огляду на перемогу це була безперспективна боротьба, але вона закладала віру у майбутніх, майбутнє покоління. І кожен розділ книги це кожен етап його життя, невіддільне від життя грандіозної армії палких патріотів України. Його погляди і переконання формувала жорстока дійсність. Він бачив, як радянські визволителі у 39-му році розстрілювали священиків і свідомих українців, бачив, як згодом, після проголошення самостійної української держави, фашистське командування розправлялось із тими, хто повірив носям нового порядку. Бачив, як радянські партизани провокували винищення ні в чому не винних людей. Спочатку сама оборонні групи, потім УПА. Це шлях усього нескореного народу. Це і його шлях. Особливо вражають спогади Іллі Оборишина про те, до яких страшних провокацій вдавалося військам КВС у повоєнний час. Чекисти проникали у підпілля, навіть вербували підлітків зі східних областей, аби ті під виглядом пастушків стежили за переміщенням повстанців, але вершини їх діявольської видумки були спеціальний загон НКВС, переодягнені під повстанців. Вони вбивали дітей, матерів, цілі сім'ї мирних людей, щоб таким чином налаштувати населення проти вояків Аун Упа. Падали за одним повстанці, але і земля горіла під ногами кривавих зайд. А ще дуже важливою для підпілля була боротьба зі зрадою і прислужництвом окремих людей. У 1947 році Ліо Боришин стає провідником з Бараськова надрайону, до якого належали Новосільський, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Скалацький та Грималівський райони. Його пам'ять зафіксувала, збирала тисячі, десятки тисяч імен, які так довго були у глухій безвісті, зафіксувала подробиці бойових операцій, життя та побуту повстанців, їх, їх взаємостосунків. До речі, і нині не кожен знає, як виглядала Криївка яких правил конспірації за скід отримувалися повстанці. Про все це докладно описано в книзі. Та ось більшість нескорених знищена, а ті, що залишилися, пішли переховуватися до надійних людей. Думали рік-два, а вийшло кілька десятків років цілковітої ізоляції без паспорта, без прописки, без прав показатися на людях. Життя опозиції Лі Берешина ще бурхливіше проявилося в роки незалежності. Він очолює товариство Меморіал імені Василя Стуса разом з іншими укладає книгу пам'яті, стає ініціатором відкриття музеїв, меморіальних комплексів, пам'ятників героям УПА. Ось таке життя неспокійне і самовіддане, і воно яскраво простежується в книзі півстоліття у підпіллі. А разом з тим книга розкриває життєве кредо, мету і сенс боротьби багатьох інших. Ця книга спонукає нас задуматись, якою ціною здобути наша свобода, як ми цими вистражданими благами вміємо користуватися. Володимир Ховарівський, член Національної спілки журналістів України. Шлюз. Зміст, передмова, юні роки, окупація більшовиками Західної України, німецько-большевицька війна, акт відновлення незалежності України, реакція Гітлера, виникнення УПА терор польського підпілля, більшовистські партизани. УГВР. Перехід у підпілля, перехід в Український Червоний Хрест, більш більшовистська пропагандивна кампанія в Українському Червоному Хресті, кінець війни, декларація проводу ОУН, блокада держбезпеки, антивиборна акція, велика блокада, воз'єднання церков конференція проводу ОУН, допомога голодуючим, провокація ворога, на посту надрайонного провідника ОУН, після мова фото. Ілля Боришин Пістолітті в підпіллі. Відповідальний за випуск Олександр Сікала, комп'ютерна верска хлібороб Лебедик. Художнє оформлення Ярослав Котис. 9 вересня 2002 року. Шлюз. Юні роки. Народився я 11 березня 1921 року в селі Потік Ротинського району. Франківської області в селянській сім'ї. У довгі зимові вечори сусіди сходились до нас і розмовляли про лихоліття воєнних років. Галичина була головною рано битви між Австрогорщиною і Дойчландом з одного боку і царським мордором з другого. Огорські гонведи звинувачуючи галичан у рюсофільстві, вішали їх, били шампалами, арештовували і вивозили до концтаборів. Водночас царська військова влада звинувачувала галичан у астрофільстві. Закривала українські школи, бібліотеки арештовувала українську інтелігенцію і вивозила на Сибір, як це трапилося з митрополитом Андрієм Шептицьким. Розповідала також про українсько польську війну, про криваві екзекуції, здійснювані ляхами. Я, кількарічний хлопчина, сидів під грубою. Прислухався до тих розмов і в моєму дитячому серці зароджувалась ненависть до всіх ворогів України. Грамоти навчився у п'ятирічному віці, читав не тільки байки про Солом'янова бичка, казу дерезу чи зайчика побігайчика, але і книжечки на історичні теми про визвольне змагання українського косарства і його полководців, оповідання Андрія Чайківського за сестрою і на оходах. Добре пам'ятаю, 30-й рік, рік пацифікації. Справді золота осінь багато наврожає. Літа баба на літо, час картоплезбирання, а на шибаниця гойдаються трупи найвідоміших українців під ногаями ляської жандармерії корчаться українські тіла. Українські газети щодня приносять щораз страшніші вісті з великої України. Політичні процеси, насильницька колективізація, мільйони і мільйони жертв голодомору. Тисячі галичан, учасників визвольних змагань, втікаючи від ляского терору, шукали порятунку в радянській Україні і знайшли там смерть. У тому числі і перший командир. Української Галицької армії. Полковник Григорій Косак. У той же час на Західній Україні проходять політичні процеси над членами ОУН. Українські газети детально висвітлюють їх хід. На шибанях знаходять смерть члени Організації українських націоналістів. Голоят, пришлях, Білас, Донелишин та інші. Кривий провід! ОУН під керівництвом Степана Бандери виносить смертний вирок міністра внутрішніх справ Польщі Броніславі Парацькому, відповідальному за пацифікацію 30-го року. Цей вирок виконано у 34-му році. Процес над Бандерою та іншими провідними членами ОУН тривав понад рік. В українських газетах відзеркалена відповідні підс... відповіді підсудних і захисні промови адвокатів і все те разом узяти не могло не виховувати українську молодь у патріотичному дусі. Небажаний перегляд цього проекту людям із нестійкою психікою, схильних до екстремізму, тероризму, побутового насильства, розумово неповноцінним, людям із синдромом совкового дебілізму, особам із ознаками політичної шизофренії та соціопсихопатичних станів, дітям до 18 років, вагітним жінкам. Категорично заборонено перегляд людям без почуття гумору. Студія кустарних та самодіяльних фільмів Самогон представляє музично-культурологічний проект Лагідна українізація у супроводі антитоталітарного гурту Сталін унд Гітлер Капут. Пісні з альбому А я не Москаль виконує професор антропології Орест Лютий. Увага! Attention, attention. Е, е, е, плаче в Яремчі під горою, стоїть москалі, пиво п'є, товаріч дорогой, а ми того москаля на друзки порубаєм, скламов пакет відправимо домой. Ой, ой, ой, ах, Бандера, український апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народний наш герой. Веди Степане, і знову нас убой, веди Степане, і знову нас убой. В Карпатах є такий народ, він весело живе. До церкви ходить Бога, чтить і мову береже. Душа того народа, як тая чиста вода, от тільки він не любить москалів. Чому тять? Ах, Бандеро, український апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народний наш герой. Веди Степане, і знову на собой, веди Степане, і знову на собой. московський поп, він вірить в СРСР, а нашу віру береже дідівський машингвер, Імперські замашки і жуткі наші рашки, і всю ту московською попсу на вила. Ах, Бандеро, український апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народний наш герой. Веди, Степане, і знову нас собой, веди Степане, і знову нас собой, ах, Бандеро український апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народний наш герой, веди Степане, і знову нас убой, веди Степане, і знову нас убой, ах, Бандеро, український апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народний наш герой, веди Степане, і знову нас убой, веди Степане. znowu nas oboi. Не менше патріотична виховна робота виконували панахіди на могилах українських січових стрільців і воїнів ОА, що їх священники кожного року е, відправляли на зелені свята. В 36-му році цього дня парах нашого села отець Денис Таліщук відправляв панахіду на могилі стрільця у сусідньому селі Залип'я. Посходилися люди із трьох навколишніх сіл. Один юнак прийшов з національним прапором. Ляський жандарм сліва арештував його. Юнак вирвався з рук жандарма і почав утікати. Жандарм пострілом із револьвера поранив його. Тоді парубки накинулися на карателя і сильно побили його камінням врятувала посіпаку від остаточної розправи ляхи, які прибігли на порятунок. Приїхала поліція зі Станіслава і почалися масові арешти юнаків. Кількох юнаків і священника засудили на два роки ув'язнення кожного. В польській державі мосі замість тюрми тримали у монастирі. І наш отець Теліщук відсидів це термін у монастирі міста Драговича. Мене також арештували, але я говорю, що через біль голові не був до кінця відправив панахиди і скоріше пішов додому. Врятувала показання жандарму про те, що він не пам'ятає, чи я був на могилі під час панахиди. Інакше мене були б також засудили і виключили зі школи. Пізніше, оцінюючи вчинки чекістів, часто згадував, як ляський жандарм досить толерантно поставився до мене. Я навчався у рідній школі, українській приватній початковій школі, гімназії та ліцеї. В переважної більшості вчителями в рідній школі працювали колишні командири у УСУСів і УГА, які також виховували своїх учнів патріотами України. 38 році я вступив до лав ОУН. ОУН був одинаково одинокою політичною силою в Україні, яка послідовно і безкомпромісово боролася за побудову Української самостійної соборної держави для поширення. Для поширення націоналізму ООН використовувала такі легальні організації, товариства як просвіта. Рідна школа, Союз Україна, Січ, Католицька асоціація української молоді та інші, зокрема, спортивні товариства. Завдяки наполегливій політика вихованій роботі ОУН до початку Другої світової війни. Переважна більшість західноукраїнської молоді перебувала під впливом ідей українського націоналізму. Наприкінці 30-х років АУН являла собою серйозну політичну силу, тому Москва, щоб пославити вплив, АУН вирішила вбити засновника і керівника полковника Івана Коновальця. Коновалець загинув 23 травня 38 року в Роттердамі в Нідерландах від вибухівки в пакеті, який вручив московський кат судоплатов. Шлюз. Окупація більшовиками Західної України. У зв'язку з окупацією Західної України Червоною армією, в 39-му році ООН поставила собі за мету поширити ідеї націоналізму і на, схід, на східні землі України. Це була досить ризикована затія, бо радянським органам держбезпеки вдалося пропхати до лав ООН своїх агентів. Почалися арешти серед членів АУН. Відбувся цілий ряд політичних процесів. Найближчий процес над 59 членами АУН, які були в переважній більшості студентами, відбувся у Львові в 40-му році. НКВС арештувала кількох кількох моїх гімназійних товаришів. В 40-му році я вступив на фізико-математичний факультет Львівського універу кожній кімнаті гуртожитку був агент НК... НКДБ. В університеті діє відділ НКДБ, так званий спецвідділ. Студентів арештовували під час викладів на перервах. На перервах. От середині листопада 40-го року, щоб не стати в університеті жертвою большевистського терору, я перейшов на Заочний відділ і вчителював у сусідньому з моїм селі Черче. Думаю, що знайду спокій, та та не так сталося. У моєму рідному селі потік райком комсомол не зміг втягнути до своєї організації жодної молодої людини. Тоді райком звернув усю свою увагу на мене. Думали, коли я вступлю до комсомолу, то за моїм прикладом піде інша молодь. Коли мені запропонували вступити. Я пообіцяв, що зроблю це, але мені треба ще часу, щоб ідейно підготуватися. Так вдалося відтягнути мій вступ аж до початку радяно-німецької війни. 15 червня 41 року, за тиждень перед війною, перший секретар райкому комсомолу Гершман вручив мені заяву про вступ і сказав, що у четвер, 19 червня, мене приймуть до комсомолу. На той самий день мене викликали до рай військомату на останній медичний огляд. Мене планували послати до військового льотного училища. Медкомісія визнала мене здоровим і казала мені, щоб я чекав кожного дня на виклик в армію. Та в неділю, 22 червня, вибухнула війна. На цьому закінчилась моя комсомольська і військова кар'єра. З перших днів окупації Західної України у вересні 2009 року більшовицькі каральні органи розпочали терор проти українського народу. Група вершників їздила селами, стріляла священників і свідомих громадян. Насамперед завдавали удару українським легальним партіям, які мали своїх послів до польського сейму. Ще 1890 року Іван Франко і Михайло Павлик заснували соціалістичну радикальну партію. Вона випускала газету Громадський голос. Першим редактором був Іван Франко. Під час польської окупації радикали вважали більшовиків своїми союзниками. Супротивники радикаля називали їх більшовиками або більшовицькими агентами. Видавництво Івана Тиктора у Львові випускало популярні книжечки на різні теми під загальною назвою Дешева книжка. У 38-му році вийшла така книжечка, присвячена радикальній партії. На першій сторінці був малюнок, на якому зображена радикалка, що оре поле, а за ним озброєний до зубів чекіст засіває. Цей малюнок треба було розуміти так. Радикали свою діяльність готують у Західної України ґрунт для більшовізму. Після вбивства Кирова, яке сталося з наказу Сталіна, 1 грудня 34 року органи ОДПУ посилили терор проти української інтелігенції, розстріляно більш, більше 30 письменників і поетів. Інших засуджено на різні строки тюрми та концтаборів. Між ними був і письменник Юрій Горліс Горський, відомий у Західній Україні своїми двома творами Холодний Яр і Аве Диктатор. У 37 році він з'явився в Галичині, стверджуючи, що втік з концтабору на Соловках. Західноукраїнська інтелігенція поставилася до нього з повною повною недовірою та підозрою. Щоб здобути довіру, він організував антибольшевіцькі мітинги. Такий мітинг відбувся навесні 38 року в сусідньому курортному селі Черча. У цьому селі був досить сильний радикальний рух. Активним діячем, якого був місцевий лікар Григорій Дмитрів. Під час полеміки він говорив, що мудрий радикал не воюватиме проти більшовиків. Восень 38 року Гітлер розчленував Чехословаччину. Карпатська Україна отримала автономію зі своїм урядом. З цієї нагоди ляски шовінисти організували антиукраїнські демонстрації. Польські диверсанти проникали на територію Карпатської України. З однією такою групою диверсантів з'явився в Карпатській Україні Юрій Горліс Уорський. Тоді стало зрозуміло, що під прізвищем письменника був більшовістський шпігун. У 40-му році його бачили у Львові в уніформі НКДБіста. А що ж зробили наші визволителі з мудрим радикалом лікарем Дмитровим? У перших тижнях його заарештували, який чеки звільнив його і порадив тікати за кордон. Так само цей, цей чекіст чинив з працівником повітного повітового союзу кооператив Хоптяком. Хоптяка арештовували через те, що він через свою наївність виставив на будинку Союзу крім червоного прапора, ще й жовто-блакитний. Це небо виклав більшовіцькій владі, скоріше прояв політичної безграмотності. Вважали, що червоний прапор це загальносоюзний, а прапор Української Республіки Український, жовто-блакитний через свою політичну сліпоту багато людей заплатили своїми головами. У перших тижнях окупації в Станіславській тюрмі помер. Питер Турмы, член радикальної партії, посол до польського Сейму, селянин, самоук, гривнак. Масові арешт свідомих українців, української інтелігенції відбулося у всій Західній Україні. В результаті десятки, якщо не сотні тисяч політичних діячів і політично активної молоді втекли з Осян і Західний Буг на українські території, окуповані гітлерівськими військами. У той час кордони були ще не визначені, тому без жодних труднощів можна було переходити на другу сторону. 29 жовтня 39 року у Львові народні збори проголосили воз'єднання Західної України з радянської України. Та незабаром багатьох делегатів цих зборів було репресовано. Розстріляно голову народних зборів уродженця Тернопільщина академіка Кирила Студинського, який, який ще на початку нашого століття разом з Іваном Франком трудився на царині національного відродження. Професора медичного інституту Панч... Панчишна вивезли на схід. По дорозі йому пощастило втекти, і він пішки повернувся до Львова під час німецької окупації. Як стверджувала вже республіканська преса у передвоєнні роки до початку війни СРСР з Німеччиною, репресовано 10% населення Західної України. Німецька більшовицька війна. Акт відновлення незалежності України. Коли вибухнула радянська німецька війна, народ сподівався, що всіх в'язнів звільнять із тюрем. Так робила польська влада. В 39-му році тюрми, тюрми повідчиняли. І всі політв'язні тому числі члени АУ на чолі зі Степаном Бандера, а також члени КПЗУ вийшли на волю. Не знаю жодного випадку, щоб під час польсько-німецької війни хтось з політв'язнів загинув у польській тюрмі. Та інакше зробили сталінські Кати. В останні години перед втечею вони всіх в'язнів вивезли під мури і розстріляли з кулеметів або замучили в камерах. З переходом німецьких військ Народ розбивав ворота тюрем і бачив жахливе відовище. На подвір'ях лежали в крові тисячі трупів, з підвалин виносили до невпізнання спотворені тіла. Містами і сел селами розносився крик і плач родичів загиблих. Жертв сталинських катів поховали у братських могилах. Через 21 місяць від вересня 39 року до червня 41 року багато хто зрозумів що так звані визволителі стали найлютішими ворогами західноукраїнського народу. Тому галичани зустрічали німецькі війська як своїх нових визволителів. Дівчата сипали квіти під ноги німецьких солдатів. На головних шляхах, де проходили німці, будували уквітчені арки. Усі сподівалися, що німці принесуть волю українському народові. Та не так сталося. 30 червня 41 року німецькі війська війшли до Львова. І того ж дня провід ООН під керівництвом Степана Бандери проголосив акт про відновлення незалежності самостійності України та створив уряд на чолі, з Ярославом Стецьком Карбовичем. Проголошення цього акту було викликом окупаційної влади політиці Гітлера. Тим самим ООН заявила, що український народ бажає жити своїм вільним і незалежним життям, а не міняти сталінське ярмо на гітлерівське. Дехто із старших людей, які сподівалися на доброволю Гітлера, засуджував такий крок. проводу Проводован Бандери, мовляв, війна закінчиться і все стане на своє місце. Навряд чи могли б вони пояснити, що розуміють під словами, і все стане на своє місце. Інші договорились до того, що назвали АУН Бандери більшовистською агентурою та інакше зреагував народ на проголошення акта. Загальне торжество, масові демонстрації на підтримку акта засвідчили про високий рівень національної гідності і патріотизму. Члени АОН, у тому числі і я, пожвавили свою діяльність спрямовано на розбудову української держави. Я їздив по селах з доповідями про національну визвольну боротьбу українського народу, закликав селян до дисципліни і праці на благо нашої України тисячі молодих хлопців пішли пішки чи на велосипедах у лавах так званих похідних групах груп АУН, вирушали східну Україну піднімати народну боротьбу. За короткі терміни вдалося створити досить сильну організаційну мережу, особливо на півдні України і в Донбасі. У Донбасі на підпіллі вступали також Кацапи і греки. До однієї з похідних груп АУН переєднався Чекіс, один з організатора вбивства полковника Івана Коновальця. Прізвище не пам'ятаю. Разом дійшли до Харкова. Хтось із харків'ян упізнав його та доніс у гестапо. Гестапо арештувало його і знищило. Радість пов'язана з проголошенням акта, акта, акта 30 червня затьмарив розкол. Ау, спочатку важко було мені зрозуміти глибину цього розколу. Невже не можна за столом переговорів дійти до порозуміння? Невже причина розколу такі серйозні, що немає вороття? На жаль, вороття не сталося. Бандера висунув проти проводу АУН серйозне звинувачення. На території Чехословаччини знаходився архів Аун, за безпеку якого відповідав член проводу Сенек. Архів потрапив до рук Чехословацької поліції, яка передала його польській. Польська поліція провела серед членів ОУН масові арешти. Бандера вимагав притягнути за, за те Сенека до відповідальності. Зв'язок між краєвим проводом ОУН Західної України і проводом ОУН за кордоном знаходився в її руках Ярослава Барановського. Не раз Бандера особисто зустрічався з Барановським у Карпатах. Зміст розмов між ними польська поліція використала як одне зі звинувачень проти Бандери. Бандера зрозумів, що поліція знає про ці розмови тільки від Барановського, і тому, коли він опинився на волі, поставив перед Мельником вимогу віддати Барановського під трибунал АУН. Мельник відмовився виконати вимогу Бандери. Ярослав Барановський народився 1907 року у сім'ї священника в Калицькому повіті. У нього був брат Роман 1905 року народження обидва належали до української військової організації. І в 1925 році за участь у нападі на головний поштамт у Львові їх засуджено 7 років тюрми кожного. Можливо, у тюрмі польська поліція завербувала Ярослава після звільнення він виїхав за кордон. Там здобував вищу освіту і як зібний організатор очолював товариство українських студентів на міграції. Його брат Роман у 1936 році не витримав тертур під час львівського процесу над членом краєвого проводу ОУН і видав секрет організації. Його батьки через українську пресу повідомили про своє відречення від нього. У 1938 році він помер у тюрмі. Про смерть українська преса повідомила під заголовком Смерть Іуди. Ярослав був убитий у середині 43-го році у Львові. Я був на його похороні на Личаківському цвинтарі. Мене здивувало, те, що на його могилу був покладений вінок від Валюха. І тоді я згадав версію, яка існувала у 38-му році після вбивства Коновальця. Згідно з цією версії, Коновальця мав би застрелити Валюх. Барановський у якийсь спосіб довідався, що готується замах літаком вилетів з Відня до Роттердама, щоб запобігти трагедії. Та було вже запізно. Про Судоплатова нам стало відомо значніше пізніше до по війні. Бандера звинувачував також Мельника у пасивності у зв'язку з подіями у Карпатській Україні 838 березня 39-го років. Одним з організаторів Карпатської Січі був Роман Шухевич, пізніше головний командир УПА генерал Тарас Чупринка. Після поразки Карпатської України в березні 1939 року угорці розстріляли військового референта краєвого проводу ОУН Зенона Косаке і полковника Колозінського. Біля 600 галичан, членів ОУН, які обороняли Карпатську Україну, угорський уряд передав до рук польської поліції. Ляхи їх розстріляли. Найбільш серйозною причиною розколу ОУН було те, що Бандера в боротьбі за українську державу орієнтувався на сили українського народу в той час, як Мельник сподівався, що може побудувати українську державу з допомогою гітлерівців. власні сили не виключає можливості сторонньої допомоги від тих кіл, які визнають ідею української державності. Більшість молодих членів ОУН підтримувала позицію Бандера. Реакція Гітлера. А як же зреагував Гітлер на акт про відновлення української держави? Гітлер розпочав війну проти Радянського Союзу за здобуття життєвого простору Lebensraum. Існувало три лінії німецької політики щодо Сходу Європи. перша лінія Розенберг вважав, що на руїнах СРСР треба створити напівсуверенні держави, які б перебували під впливом Німеччини. Друга лінія. Деякі кола Вермахту розраховували на майбутнього союзника Німеччини в особі єдиної і неділімої Кацапії. Третя лінія. Гітлер і його найближчі старосоратники наполягали на перетворенні Східної Європи у німецькій колонії. Звичайно, перемогла лінія Гітлера. 17 липня 41 року на політичній раді в ставці Гітлера було вирішено приєднати Галичину до краківського генерал-губернаторства землі між рік, ріками Південним Бугом і Дністром. З Одеси передати Румунію, Волині, Східну Україну перетворити у Рейхскомісаріат Україну. 1 серпня 41 року проголошена дістрик Галичина у складі Краківського губернал, генерал-губернаторства, а 1 вересня райскомісаріат Україна, куди увійшли східні та центральні області України. Волинь, ще перед війною Гітлер заявив, що війну з Мордором не можна вести, дотримуючи законів честі, її треба провадити з небувалою жорстокістю. І тому німці вирішили знищити або асимілювати всі народи на території своїх майбутніх колоній. Коли провід ОУН Бандера, суперечив мозі Гітлера, відмовився анулювати акт про відновлення української державності, Гестапо приступило до жахливого терору, що відзначився масовими стратами та ув'язненими до концтаборів. Майже весь провід ОУН з Степаном Бандерою та Ярославом Стецьком був арештований і кинутий у концтабори почала масові арешти у низових ланках ОУН. Загинули краєвий провідник легенда Іван Климів, два брати Степана Бандера, Олександр Василь та тисячі інших. В містах проводилися привселюдні розстріли членів ОУН. 27 листопада 42 року на полях Чортків Стара Ягольниця розстріляна 52 українських політв'язні. Між ними був і мій товариш по Порганівській гімназії Богдан Ліцовський. До керівництва ООН прийшли нові люди у 91-му році на місці розстріл політв'язням Крива Рада Народного Руху України побудувала пам'ятник зі списком розстріляних. Горіли села і містечка, борці боролись дні чи день. В перших рядах борців героїв упав і вахів наш Василь, упав як лицар України на полі слави, як борець. Ціле життя страждав по тюрмах, геройська смерть сплила вінець. Прощай, герої України, прощай, наш друже дорогий. Твої діла нам незабутні, а твій наказ для нас святий. Сестра в селі рідненько плаче, щодня виходить з село, чи не приїхав брат додому, чи не побачить ще його. Не плач, сестричко, не журися, поглянь у синю далечінь. Ти брат умер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь. Ми вище прапор підіймемо, тризуб повернемо до чола і крикнемо Слава, слава, слава Україні! Так щоб здригнулася земля. На початку 43-го року до ОПА перейшли зі зброєю в руках. Курінь української допоміжної полиці, поліційна школа зі своїм командиром, полковником Ступницьким, що під псевдонімом Гончаренко чолив штаб УПА Північ, усі українські шуцмани. У той час організується військовий штаб УПА, краєвий військовий штаб КВШ, який діяли на північно-західних українських землях. У Львові і Карпатах в 41-му році організовували підпільне військове вишкіл. Тепер створена штаб північ, що від середини 43-го року перетворився у головне командування УПА. У першій половині 40-го року український повстанський рух контролював Волинь і значну частину Поліссі німці перебували тільки у більших містах. У травні 43-го року в одному з боїв відділу УПА Помста Поліссі з німцями загинув ще в німецькою СА Люцце. УПА та контрольованих на територіях створювала підпільні держави зі своєю адміністрацією одним з Найважливіших завдань під адміністрації була організація самооборони українського населення, так званих самооборонних кущових відділів, які обороняли села від наскоків ворожих банд. Арести, поширення впливу УПА викликали тривогу як у німецьких окупантів, так і у і в большевиків. Вони зрозуміли, що визвольний рух ОУН УПА треба нещадно поборювати. Після масового німецького терору 42-го року, прильотних розстрілів членів УПА і ОУН і УПА, цивільного населення, населення сіл, Кортелісі, Доємлєво, Кам'янка, Молотків, німецькі карателі продовжували його і в 43-му році. Широкомасштабні військові акції проти УПА не принесли німцям важних результатів. Крім каральних акцій, німці поширювали пропагандистську літературу, листівки, яких обріхували повстанський рух і закликали народ до співпраці проти бандерівців, агентів Москви. Одночасно відділом УПА доводилося вести важкі бої проти більшовицьких партизанів аж до приходу Червоної армії в січні 44-го року. Крім боїв, УПА провадила політика-виховну роботу. З цією метою відділи рядували східну Україну і доходили аж до Дніпра на північ від Києва не тільки під час німецької, але й большевистської окупації. Населення східних областей бачило культурних, вишколених і дисциплінованих повстанців. Їхні поведінки і ідеї, які висловлювалися у розмовах і листівках, здобували для нас симпатію з боку, з боку місцевого населення. У 43-му році у південній Україні була створена група УПА. УПА Південс повстанських відділів Костя з Холодноярщини і Остапа з Уманщини. До них приєдналися деякі відділи з УПА Північ, один відділ е, з Полтавщини. Їх командиром був Омелян Грабець Батько. У німецькій армії служили солдати різних національностей. Це колишні полонені червоно... про червоноармейці. Завдяки пропагандистській роботі ООН УПА багато з них перейшли на сторону УПА і разом воювали проти гітлерівських загарбників та більшовицьких партизанів. В лавах УПА боролися представники 15 національностей – азербайджанці, вірмени, грузини, татари, білоруси, кацапи і інші. Деякі з них, як узбеки азербайджанці, мали свої окремі відділи своїх командирів і боролися під своїми національними прапорами. Результатом спільної боротьби у лавах УПА поневолених народів була перша конференція поневолених народів Сходу Європи-Азії, що відбулося 21-22 грудня 43 року. У своїх постановах конференція закликала до посилення спільної боротьби поневолених народів СРСР. У той час, коли Волині поліці вели на рівну кровополитну боротьбу, Галичина була ніби тілом для УПА. Вона повинна була забезпечувати повстанські загони людьми, зброєю, амуніцією, медикаментами та подій Галичини в 43 році змусили її теж включитись у боротьбу. Терор польського підпілля. На жаль, ляхи вважали український народ своїм найголовнішим ворогом, незважаючи на те, що часто у наших народів був спільний ворог, як і в цій війні, більшовицькі і гітлерівські згарбники. А он закликали всі народи поневолені гітлерівцями і большевиками до створення спільного визнаного профронту. Та польське підпілля такий заклик відкинула та ще вимагали від ОУН визнати Західну Україну польською землею, вимагала також розпуску українського підпілля підпорядкування його польському підпільному проводу. Зрозуміло, ОУН такі нахабні претензії польського. Польського підпілля відкинуло, поляки відповіли терором. Розпочалася польсько-українська війна, яка тривала кілька років. Вся відповідальність за цю бійну лежить на польській стороні. Ще в 41-му році на Холмщині поля підлящі польські терористичні бойовики вбивали українців винищили українські села. На Холмщині спали біля біля 50 українських сел убито понад 5 тисяч українців, у тому числі чимало дітей, жінок, людей похилого віку. Коли на початку 43-го року на Волині вся українська поліція, українські шуцмани і поліційна школа перейшли на сторону УПА, німці створили поліцію з польських шовіністичних елементів, які разом з ними проводили систематичний погром українського населення. Більшовицькі партизани знаходили матеріальну підтримку у польських колоніях, з яких е, нападали на ОПА українські села. Ось що є причиною останньої польсько-української війни. У Галичині польський терор проти українського народу розпочався у Львові. Навесні 42-го року на вулицях Львова Ранками знаходили трупи людей різної статі, різного віку, без жодних особистих документів. Хто за що вбивав тих, тих людей, невідомо. Так тривало кілька місяців. Убивцям їхні злочини сходили безкарно, тому вони знахапніли. Уже серед білого дня стріляли українців, вдиралися у помешкання українських інтелігентів. Ми, студенти львівських вузів, охороняли своїх професорів, супроводжали їх як на виклад, так і з викладів додому. Середин 43 дому року в день був вбитий ректор медичного інституту професор Аркадій Лостовецький. Від рук ляських убив загинули близькі мені люди. Через кілька днів, а у НІВСУ відповідь на польський терор застрелили польського професора Ялови. Мій сусід ще з села, гравер Володимир Таліщук під час німецької окупації жив у Львові. У його хаті я познайомився з Василієм. Іваховим. Вони були однокласниками з Рогатинської гімназії. У 1942 році Володимир оженився на дочці полковника Червоної армії Марусі. Прізвище не пам'ятаю. Він часто хворів, політичною боротьбою не займався. Влітку 43-го року прийшли до помешкання два польські терористи і в присутності жінки вистрілили йому у голову три кулі. Через кілька тижнів також у помешканні напав на його дружину, якимсь важким предметом проламали її череп, ножем порізали обличчя. На її зоїк сусіди підняли крики, бандитам вдалося утекти аж наприкінці ліпня 44-го року І батько який був у частинах Червоної армії, він віднайшов свою вже психічно хвору доньку. З появи навесні п'ятичної армії Крайова, яка прийшла з Польщі на терені Львівщини, посилилася польський антиукраїнський виступ по всій Галичині. Армія Крайова мала на меті захопити Львів ще перед приходом Червоної армії, але тверезо оцінивши свої можливості, пізніше відмовилася від своїх авантюрних планів. Майже два роки польське підпілля безкарно влаштовувало криваві оргії. Третій закон Ньютона. Кожній акції відповідає рівна акція, діє не тільки у фізиці, але й у житті суспільства. Нараз більшовицька праця писала, що від руку до рук українських буржуазних націоналістів загинула 40 тисяч Скільки українського люду загинуло від рук польських екстремістських сил? Про те, чомусь більшовицька пропаганда мовчала в результаті антипольських акцій українські землі покинула понад 420 тисяч ляхів. Шлюз. Більшовицькі партизани. З появи більшовицьких партизанів на Волині. Полісія активізувала свою діяльність у Галичині більшовицька підпілля. Вона почала організовувати бойові групи так званої гвардії народової. У такій ситуації Галичина була змушена творити свої самоборонні відділи, які називали Українською народною самобороною ОНС. До середини 43-го року ОНС стала серйозною силою. З середини 43-го року на Волині з'явився більшовицький партизанський загін під командою Сидора Ковпака, який прямував у Карпати. Його завдання було диверсії на нафтопроводах та опанування Карпат, щоб у глибокому тілі ворога нашкодити німцям та паралізувати український визвольний рух у Галичині. Ковпакові не бачити б Карпат, якщо б між ним і УПА Північ не було домовленості про нейтралітет. Після проведення диверсії на карпатських нафтопроводах Ковпак отримав від Сталіна тиграму наказ ударити по частинам по частинам ОНС. Комісар Руднів був проти цього наказу, бо хотів дотриматися домовленості з УПА «Північ». Через те телефоністка Ковпака, яка була агентом НКВС, застріляла Руднєва. Ковпак напав на частину АНС. Битва відбулася у Чорному лісі неподалік Станіслава. Ковпаківці були розбиті, не маючи підтримки місцевого населення, мусили втікати на схід. Починаючи з вересня 43-го року, німці розпочали бойові акції проти ОНС вздовж Карпат. Майже в усіх боях німці зазнавали великих втрат. Свою злобу за поразки з часів ОНС німецькі карателі спрямовували проти українського населення. 10 жовтня 43-го року Величини було проголошено надзвичайний стан і приступили до дії суди СД. Sicherheits Дістрінс. Від 10 жовтня 42 року до вересня 44 року, коли німецькі війська під натиском Червоної армії змушені були покинути українські землі, за вироком цих судів прилюдно розстріляно понад 15 тисяч 700 українців. 27 січня 44 року, згідно з наказом головного військового штабу, Українська народна самооборона ОНС. увійшла до складу Української повстанської армії. І з неї створена група УПА Захід. З першого дня творення УПА Захід і командиром був полковник Шелест Василь Сидор, родом із Сокальщини. Він загинув геройською смерті 17 квітня 49-го року. В бою з військами МВС у зв'язку з наближенням фронту до Західної України на Прикарпатті з'явилися численні більшовицькі групи. Відділом по західу довелося вести кровопролітні бої за отримання під своїм впливом Чорного лісу біля Станіслава та Карпат. Ці бої тривали понад п'ять тижнів і закінчилися у червні 44 року повною перемогою УПА Захід. УГВР – Українська головна визвольна рада. Надія українського народу на те, що війна між Німеччиною і СРСР принесе волю і незалежність Україні, не справдилася. Німці прийшли як загарбники, які принесли українському народу нове поневолення. Організатором боротьби проти гітлерівських поневолювачів стала ОУН під проводом Бандери. Але в лав борців за волю України стали не тільки члени ОУН. Боротьба окремих груп переросла у всенародний повстанський рух. УПА поповнювалася десятками тисяч позапартійних і членами різних партій, які визнавали ідею державності України. Зрештою, ніхто і не питав їх про партійність. Та й в лавах УПА воювали, а як уже згадувалося, представники 15 народів. У зв'язку з цим виникло питання про організацію політичного надпартійного керівного органу, у якому брали участь усі, хто бореться незалежно від політичних переконань чи партійності. З цією метою була створена ініціативна комісія, яка провела переговори з різними політичними діячами сформулювала основні пункти політичної платформи. Перше, беззастережно визнати ідею ОССД як найвищу ідею українського народу. Друге, визнати революційні методи боротьби за ОССД також доцільними методами визвольної боротьби. Третє здекларувати своє вороже ставлення до московських більшовиків та німців як окупантів України. Четверте визнати демократію як устрою Союз цей злочинний усім нав'язала комуно фашистська імперська Русь, хай звіне навіки цей проклятий Богом кривавий і хижий радянський союз. Христа, родних народів, тотальна тюрма, партія Леніна, клята комунія, могилу вела серпом скосили, а молотом били, Дівками і кров'ю всіпали лани, світила катюгам червона зірка на всьому лежала печать сатани. Огни всіх народів тотальна тюрма, партія Леніна клята комунія, нас перечасно могила. кликають нас пильними будь, бо тюрми і голод, і розстріли рідних радянським народом, бо вік не забудь. Четверте, визнати демократію як устроєвий принцип представництва Українська головна визвольна рада. 11 липня 44 року в Карпатах біля села Недільна на Самбірщині почалася нарада першого великого збору ГВР. Зібралися представники всіх українських земель, причому чисельно були представлені східноукраїнські землі. Всього 20 осіб. Великий збір, який проходив під керівництвом Ростислава Волошина, як голови Миколи Дужого як секретаря, прийняв універсал, платформу і устрій ГВР та текст присяги воїну УПА. 15 липня 44 року відбулися вибори голови президії ГВР, членів президії ГВР, голови Генерального секретаріату ГВР. Генерального судді, головою президії е, обраний Кирило Осьмак, Василь Мудрий, отець доктор Іван Гриньох та Іван Вовчук, перший, другий та третій віце-президенти. Ярослав Біленький, генеральний суддя, Микола Лебідь, генеральний секретар закордонних справ, Ростислав Волошин, генеральний секретар внутрішніх справ головою Генерального секретаріату і генеральним секретарем військових справ був обраний Роман Лозовський, Роман Шухевич, генерал Тарас Чупринка. УПА від самих початків виникла як понадпартійна загальна національна армія. Тож і керівництво ГВР мало такий самий характер. Кирило Осьмак народився 1890 року в містечку Шишаки на Полтавщині в час революції 1917-20 років був активним членом Української партії соціалістів-революціонерів. Від цієї партії був членом Української центральної ради, брав участь у праці виконавчих органів. За часів директорії був діяльним при уряді Української Народної Республіки, а опісля у повстанському русі. Під час масових арештів української інтелігенції діячів Українського національно визнаного руху ДПУ арештувала і Кирила Осьмака. Його засудили на 5 років ув'язнення після тюрми проживав за межами України. Під час війни він опинився під німецькою окупацією, повернувся до Києва. Тут зійшовся з членами Правдаун, головним командуванням УПА. На великому зборі ОГВР був обраний її президентом. Президент УГВР Карел Осмак попав у руки НКВС в осінь 44-го року і загинув у тюрмі. Великий збір ОГВР простановив, що місцем перебування ОГВР є українські землі, а за кордоном перебуває за кордоном представництво ОГВР. Присяга воїна УПА звучала так. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, Урочисто клянуся перед своєю честю совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського, боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битися до останнього віддиху, остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та в бойовому, в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Під час німецької окупації я навчався у Львівському медичному інституті. Крім осередку ОУН в інституті, який очолював студент п'ятого курсу Стефанович Марія, я був зв'язаний ще з тереновою організаційною сіткою в рідних теренах. У львівських аптеках я купував медикаменти через теренову сітку ОУН, передавав їх у повстанські відділи. На розі вулиці Секстунської, неподалік від головного поштампу, розташувалася аптека, якою завідувала симпатична українка віком біля 40 років. Перед приходом Червоної армії вона втекла на захід. Увесь час кілька разів на тиждень купував у неї медикаменти. Вона здогадалась, де кого купував, та й згодом я вже не крився перед нею. Я міг купувати не будь-які будь-які кількості медикаменти. Кілька місяців я жив у студентському клубі на вулиці Святої Анни. Неподалік також була аптека. Там завідувачем працював поляк. Кілька разів я купував у нього медикаменти. Він запам'ятав мене і одного разу питав, для чого мені вони, тому більш туди я не заходив. Перед самим відходом у підпілля з відома лікаря я взяв хірургічні інструменти з хірургічної клініки. Стефанович Марія був арештований у Карпатах в осені 44-го року. Його слід пропав. Напевно, НГБісти знищили. Перехід у підпілля, коли у березні 44-го року фронт стабілізувався на ріки Стрипа, вищі учбові заклади були закриті. У квітні того ж року я пішов у підпілля, перебував у групі СБ тернопільського проводу АУ, яка перебувала на хуторах Погребіська серед лісів Рогатинщини Станіславського області. Провідником цієї групи був заступник референта обласної СБ Дмитро Говоришкін. Гар. Він народився 12-го року у селі Константинівка Тернопільського району. Закінчив Рогатинську гімназію у 32-му році. Група боролася проти німецької більшовицької розвиток та їх агентури. Недалеко від нас були розташовані два табори УПА. В другій половині червня на світанку німецькі війська напали на нашу групу і табори, табори УПА. Бій тривав кілька годин. Німці зазнали поразку. В бою із групою СБ німецькі солдати втратили 15 чоловік і з нашої сторони був вбитий тільки один стрілець. Найбільше відзначилися кулеметник Скала і 16-річний стрілець Хмара. Скала був подібний до німця. У родиї продавався голова та ще та ще одягнути в уніформу унтерофіцера. Німці кричали до нього, щоб не стріляв у них, бо вони свої. Не менших втрат зазнали німці у бою з відділом УПА. ж днями перебували перебазувалися на хуторі Пілипці, недалеко від села Стратен. Якщо до того часу рядових німецьких солдатів могли відпускати на волю, то після того бою такого вже не було. Мабуть, через тиждень після цього бою біля хуторів їхала німецька легкова автомашина. Друзі розстріляли її, убили полковника зі штабу і здобули 70, 75, 700, 750 тисяч марок. У другій половині липня 44-го року Червона армія почала новий наступ, і в той час ми вирушили у Тернопільську область. Ми йшли тільки ночами. По дорозі не потрапляли на червону армійську розвідку, і між нами часто виникали збройні сутички. На кілька днів зупинились на хуторах села Сільце Божиківського, селе Божиківське. І тут зустрілася з таким явищем, як дезертирство з Червоної армії. Щось подібне було вже 41-го року, коли розпочалася війна. Згодом виявилось, що під маску дезертирів приховуються більшовицькі розвідники. У 44-му році повторилося те саме. По полях, по селах, полях і лісах не шпорили так звані дезертири. Довелося ними зайнятися, не обійшлося без жертв з нашого боку. Одного разу трапився рідкісний випадок на стрілець і більшовіцькі стріляли один в одного, і обидва впали, впали убитими. До однієї хати зайшов кремезно збройний автоматом розвідник. Взяти його туди пішли два друга Ока і Рис. Та він накинувся на них і почалася рукопашна сутичка попадали, качались по землі, то один, то інший зверху, вчепилися в горла і один одного душили. Тоді око вистріли з пістолета у розвідника. Куля пройшла крізь його голову і при цьому поранила рися у ногу. Через два місяці око і рис були призначені пости надрайонних референтів СБ. Перший у Чортківському, другий у Підгаївському надрайонах. Рис Станіслав Кікан. Ока Іван Пінєць, родом з села Голгочі Підгайського району. На цих хуторах довелося пережити ще один трагічний випадок. Один з воїнів чистив автомат, необережно вистрілив і убив стрільця на прізвище Семеген. Псевдоніма не пам'ятаю, родом з села Липиця Долишня війського району. Друзі влаштували йому величав похорон. Сільські дівчата оквічали труну з поливінки. Поховано його на сільському цвинтарі. цвинтарі. 6 серпня 44 року, сонячно тепла неділя. Ми заквартирували у селі Базниківка Підгайського району. На вулиці прогулюються дівчата. До них прилучилися бійці з нашої групи. По цивільному одягнуті з короткою зброєю, пістолетами у кишенях, щоб не викликати підозри з боку червоноармійців, які з'явилися у селі. Уже до полудня без жодного пострілу вони зловили живими чотирьох червоноармійців. Надвечір з'явилися два чекисти, і тут друзі виявили велику необережність. Замість того, щоб роззброїти їх на дворі, вони повали їх поперед себе в хату. В хаті чекисти розбіглися, у різні кути почали стріляти з автоматів. Відразу був убитий стрілець Зенко, один з чекистів, вистрибнув через вікно на двір. За ним намагався вистрибнути повітовий референт СБ смішний, але був убитий у вікні. Почувши постріл, позбігалися туди решта друзів і застрелили чекиста, що вистрибнув на двір. Зенка тичний був родом з села Гниловоди Теребовлянського району. Смішний Ярослав Белиця, мій товариш по Рогатинській гімназії, родом з села Явче Рогатинського повіту. Другий чекіст причаївся в хаті за скринею, вдаючи, що він убитий. Коли інші друзі війшли до хати, а в хаті було зовсім темно, посвітили сирниками, щоб роздивитися, що відбувалося там. Чекіст пострілом з пістолета убив стрільця Ставка. Степана Касіяна, родом з села Криве Складського району. Ми вибили з хати. За той час чекист із скрині переліз під ліжки, пострілами звідти не давав можливості нам увійти вдруге в хату. Ми з надвору стріляли в хату, кидали туди гранат, але все даремно. Через деякий час він вистрибнув через вікно і заховався у камінь, у камінні, яка лежала біля хати. Тим часом за десь кілометрів від села Базнивка, на вузловій станції Патутори солдати підняли тривогу. Пускали в повітря червоні ракети, щоб не викликати на себе війська у потуторів. ми припинили стрілянини і пішли до сінього села. Носили на сторожі біля чекиста залишили двох стрільців. Перед світанком вони розулися, тихенько зайшли до кам... по камінню з тилу і пострілом голову вбили його. Трьох убитих друзів Зенка смішного Стевка поховали в день на цвинтарі у Носові. У цьому селі ми перебували два дні. За той час друзі зібрали урожай на поля господарів, у яких квартирували. З Носова пішли на схід. Коли перейшли на ріку Стрипу, то побачили інший світ, хоча фронт був стабільний усього 4 місяці. Прифронтова смуга не розмінована через що було багато жертв серед населення, головним чином серед дітей. Багато хат зруйновано або спало. народ завошивлений, покритий коростою. Навіть солому в стодолах кишело вашами. Через кілька ночей ми перейшли степ Пантелихою йшли в ліс біля села Прошова. Ввечері в селі ми зустрілися з повітовим провідником ОУН Олесом, повітовим референтом пропаганди ОУН Чашкою і районним провідником ОУН В'ятичем. Олесь Іван Комар, народжений 16-го року у селі Лука, Велике Тернопільського району. В осені 49-го року був е, призначено пост окружного провідника ОУН. В 1950 році його слід пропав. Я думав, що він загинув у селі Петриків. Коли взимку 92-го року я вийшов з підпілля, то давня підпільниця з села Прошова Мирослава Стебельська Яцишин сказала мені, що Олесь не вбит його доля невідома. Значно пізніше я довідався від голови сільської ради села Чернихів Зборівського району посілка Тимочка, що Олесь загинув у лісі біля цього села в 52-му році. Разом з ним загинули обласний провідник Улас. Василь Б. родом з Підгая, чотириний провідник Чалий. Стах Рибак з села Митниця Підволочиського району. Надрайонний провідник жіночої мережі Оксана Марія Пачовська з села Калагарівка Гусятинського району. Бійці Яри Павло Міхайлишин з села Цебрів. Тетива Володимир Віальчишин з села Козлови, Барак Петро Рудин, села, Нетерпельці і Кушак, Володимир Борисяк, села Оліїв. Чашка Богдан Лісовий 1923 року народження родом з села Мешкович Тернопільського району убитий 27 липня 45 року недалеко від рідного села. В'ятич народжений у 21 му році у селі Прошова. Загинув 3 січня 46 року у бою в селі Застінка Тернопільського району. У цьому бою загинув також боєць серби Степан Назарко з села Тостолух. Інший боєць новий Богдан Логінський з села Смиківці вирвався живим з бою. Вони розповідали нам про страшний більшовицький терор, про те, що майже все підпілля у східній частині частини Тернопільщини знищено. Це повідомлення нас дуже пригнитило, і дехто висловив думку, що вертатися назад у західну частину Тернопільщини. Але вирішили продовжувати свій рейд далі на схід і на провідні пости, які займали вбиті друзі, призначати кадри з нашої групи. Більшість нашої групи складалася з людей з середньої освіти. Так і сталося, дехто був призначений пост районових, повітових і окружних референтів СБ АУН. час нічних походів ми посилали наперед розвитку. Ми не мали близько частини Червоної армії при переході автошляху під Волочиськ скала, то вже на світанку нас обстріляли червоноармійці. Це було для нас несподіванка. Ми не ступали, не ступили у бій, бо не знали ворожої сили. Та перед нами замечені хутори острої могили. Що ворог не нав'язав нам бою серед білого дня в відкритому полю, ми розтяглися у ланцюг, і бігом рушили в бік хуторів. На щастя, там не було ворога. Люди зустрічали нас радо. Нагадували, розповіли, що нас обстріляли червоноармійці, які в кількості були 50 чоловік. Квартирували у поміщицькому дворі борт, бортники неподалік від села Городниця. Під час сутички ми втратили одного стрільця, ми вступили в ліс і тут попадали мертвим сном. Розвідка пішла у навколишні села і повернулася з нерадісними вістями в близьких до лісу селах, були розташовані частини Червоної армії. Вночі ми вийшли з лісу і через поля пішли у напрямку села Лежанівка Громалівського району. До села наблизилися на наблизилися на світанку. Ми полягали у картопляне поле, а розвідка пішла у село і доповіла нам потім, що там спокійно. Уже в день ми війшли до села, тут відпочивали два дні, порвали себе до порядку чистоти та не їлися вдосталь. Але адже під час походів ми так голодували, годувалися сухим пайком. В цьому селі зустрілися із скалацьким повітовим провідником ОУМ Орлом. Це була старша, хвора на виразку шлунка людина. Через цю хворобу він помер у 47-му році. Походив з Бережанщини. Він поінформував нас про жахливу ситуацію в цьому терені. Із Лежанівки ми пішли в Грималівський ліс, недалеко від села Саджавки. Тут натрапили на місцевих підпільників. Між ними були такі, що переховувалися від мобілізації на фронт. Вони розбили маслозавод у села вікно забрали понад один центнер масла і жили як на курорті. Якийсь бульба родом з Римала виглядав як важкоатлет. Так погладшав на тому маслі. У 45-му році після закінчення війни пішов з повинною. У цьому лісі ми відпочивали два тижні і також користувалися цим маслом. Тим часом в навколишні села прибували частини військ НКВС, нібито для збирання у населення контингенту сільськогосподарських продуктів. У той же час, на щастя, у лісі з'явилася сотня упа сірі Вовки під командуванням бистрого і розташувалася неподалеко недалеко від нас. На другий день зранку наша група приєдналася до сотні того ж ранку війська НКВС оточили той квартал лісу, з якого ми ще не вийшли. Отже, органи держбезпеки мали відомості про нашу групу СБ і запланували її знищити, та їм не вдалося. Перестрілка тривала цілий день. Перед вечором ворог стягнув ще більше військ і взяв нас у кільце. Та ввечері нам вдалося вийти непомітне заточення. Правда, сотня, сотні упа довелося залишити підводи та кухню. Бистрий Петро Хамчук. Родом села Чорнокінці Густинського району, командир сотні Сірі Вовки, загинув у бою з військами НКВС у 47 му році у монастирському районі. Ще у лісі кілька стрільців з нашої групи СБ були передані у відділ ОПА. Міша з групою стрільців відійшов у Бережанщину пост окружного референта СБ. Міша Михайло Кріль народився 25-го році у селі Чистопаді Заложцівського району загинув 17 червня 47 року біля села Вівся. Козівського району в результаті зради жара. Жара, жара, жар Василь Махдій, родом села Раківці Золотинського району. Його застрелив на зазраду бойовик з його групи Бук. Пасічник Михайло з села Богатківці Теребовлянського району. Коли ми вийшли з лісу, наша група СБ пішла в Копиченський район, а сотня сірій вовків взяла напрям на Бережанські ліси. На кілька днів ми зупинилися в селі Увісла. Тут священником був отець Антонович. Його дружина доводилася сестрою матері Степана Бандери. дочка Антоновича Ярослава працювала вчителькою і співпрацювала з підпіллям АУ. Одного дня до нас прийшла зв'язкова з Копочинівця, розповіла, що вона підтримує зв'язок із в'язнями Копочинської тюрми і що цю тюрму можна без великих труднощів розбити. У нас з'явилося бажання скачати на тюрму. Попросили її дати нам план тюрми, повідомити в'язнів про наш наскок і розробити план терени, куди б нам довелося відступати. Неділю на початку вересня ми 25 осіб в Копочинці. На щастя, на всі вулиці, де ми заквартирували, знаходився підпільник. Ми зв'язалися із ним, і він розповів нам про правдиве становище навколо в'язниці. Тюрма точно високими мурами, розташована на кілька десят метрів від найближчих будинків. Поки ми добігли б до морів тюрми, то охорона знищила б нас із кулеметів. На залізничному вокзалі, що віддалений від тюрми, на півтора кілометра перебувала рота червоноармейців на віддалі 300 метрів від вокзалу на полях, куди ми, згідно з планом, тієї з кого мали виступати, знаходилася зенітна артилерія. Про це ми нічого не знали, з чомусь приховала це від нас. На додаток на вечір на нашій вулиці прибула рота солдатів. Нам нічого не залишалося, як виступати. Пізніше ми більш тверезо обдумали наші наміри, наміри щодо наскоку на тюрму, і прийшли до виставку, що з нашого боку це була б авантюра. В тюрму були в'язані старші селян за те, що в призначений термін не здали, не здали контингенту сільськогосподарських продуктів. Якщо б нам вдалося звільнити їх з тюрми, то що б тоді би з ними робити? Після повернення додому їх знову арештували. Перед тим уже було випадок, коли друзі розбили тюрму в райцентрі струсів. Тоді звільнили кільканадцять молодих хлопців, які пішли в підпілля і зі зброєю в руках боролися проти сталінських катів. При цьому було вбито кілька анкавадістів. Із села Увисла група СБ пішла у Чертківський район а я залишився в селі, щоб зорганізувати санітарну службу в районі і навести порядок зі зберіганням медикаментів. Обставини так склалися, що з тієї групи СБ я розпрощався назавжди. І ні з ким з них більше не зустрічався. В увісті познайомився з двома дівчатами-розвідницями УПА Стевкою і Марійкою. Стевка походила з райцентру Пробіжна, Марійка із села Саджавки Грималівського району. Одного дня я пішов у пробіжну разом з Стефою відвідати важко пораненого у грудні одного з командирів УПА Чорноту. На другий день органи держбезпеки її арештували. Вона ж знала про місце мого перебування, але на допити нічого не сказала. Її потримало кілька днів і відпустили. Підпілля більше не довіряло їй, бо вважало, що вона завербована в агенти, і відмежувала її від себе. В увіслі зв'язкової підпілля ОУН була Зосія Мельник. У той же час вона працювала і посильною в сільраді. Там вона мала можливість багато чого довідатися і повідомити нас про це все. Це була маленька, худорлява, не дуже гарна дівчина, але друзі любили її за відвагу. Часто вночі вона йшла полями кільканадцять кілометрів, підтримуючи зв'язок з окремими групами підпілля. Одного разу я завітав до отця Антоновича, наймолодший брат Степана Бандери Богдан був моїм однокласником. Він загинув у 40-х роках на Лемківщині в боротьбі проти ляхів. Тому я і зайшов до сім'ї Антоновичів, щоб поговорити про Богдана. Звідти мене забрала Зося до себе на квартиру. По дорозі чого почули ми постріли, що лунали невідалі кількох кілометрів від села. У ті часи війська НКВС не дуже радо хотіли вступати у збройні сутички з нами, бо часто такі сутички закінчувалися не на їх користь. Тому, під'їжджаючи до села, вони вже здалеку пострілом давали про себе знати, щоб повстанці кудись зникали. На моє припущення про можливість облави зовсім відповіли, що друзі тієї ночі мають спалити радгосп. Зранку моє припущення справ... справдилося, війська НКВС наповнили село. Солдати запалили сьогодні хату, бо звідти хлопець був повстанців. У той час будинки покривали солом'яними стріхами та стояли близько один від одного. Вогонь легко міг перекинутися на стіні будинки. Жінки відрами носили воду, гасили вогонь, солдат не давали гасити. Жінки з криками наступали на солдатів, почалася між ними бийка. В той час я сиджу у майже пустій стадолі, з готовою до пострілу зброю в руках. Солдати ходять по подвір'ю, роблять ревізію у хаті на хатнім горища, стодоли ніби заворожені, солдати ходять навколо стодолу, а до стодол не заглядають. Увечері я довідався, що ти Антоновець весь час молився з церкви за мій порятунок. До сільської ради майже щодня заходив опер уповноважений НКВС зустрічався з Зосією. Зося закохалася в нього і пішла на зраду. Вона, як зв'язкова, знала багато секретів і про все розповіли чекістові. Через її зраду була знищена сім'я Антоновичів. В Увислі ми познайомилися із районною розвідницею ОУН Валею Євгенією Ангел. Це була справді красуня. Друзі, мов зачаровані, дивилися на неї. Загинула влітку 45-го року, поховане кладовищі міста Копичинці. Шлюз. Перехід в український червоний хрест. Із села Увисла я пішов у Чортківський район наздоганяти свою групу СБ. По дорозі я вступив в села село Клювець з цього села, син священника Степан Пороско Орницький, навчався зі мною на одному курсі медінституту. Він загинув у 45-му році в місцевій церкві. У Чортківському районі зустрівся з товаришем з Мінінституту Іваном Шваком. Орликом. Він народився у селі Тростянець Бережанського району. Квартиру отримав записку Грибс від провідника Українського Червоного Христа при обласному проводі АУН Ганне, в якій повідомляв, повідомляла мене про мій прихід із СБ до УЧХ. Ганна Галина Дідік народилася. 2017 року на Бережанщині спочатку керівник УЧХ Тернопільської області, а пізніше ОЧХ центрального проводу, арештований 5 березня 1950 року у селі Білогорщі біля Львова, де була остання криївка генерала Тараса Чупринки Романа Шухевича. Чупринка застрелився, Ганна вжила отрутом. Лікарі врятували її від смерті, засуджена 25 років. Померла 1979 року в місті Христинівка Черкаської області. Разом з орликами пішли в підгаєчну на хутори сільце Божиківське. По дорозі з нас до нас приєдналася молоденька Зискава АУ на межі Черківського і Бучаського районів. Через річку Стрипу ми переправилися на підводі. Посеред ріки кони зупинилися, і в жодній спосіб не можна було примусити їх зрушити з місця. Нікому з нас не хотілося лізти в воду, бо то було середнє жовте, вода холодна. На підводі жартуємо, посилаємо одне одного. Зрештою, вдалося нам намовити дівчину полізти в воду, бо вона в коротенька спіднички, і не треба їй роздягатися. Бідненька вчепилася за упріч, тягне коней вперед а коні їх хвостом не махнуть, стоять на місці, ніби вкопані. Довелося нам, джентльменам, знімати себе штани, лізти воду і тягнути коней аж до берега. У Бочаському районі вперше зустрівся з кричущою більшовістською провокацією. На жаль, не пам'ятаю назва села, в якому це сталося, під маскою повстанців в одних господарів. Заквартирували два чекістські провокатори. Ввечері, відходячи, вони постріляли тих господарів. Такий бандитський вчинок викликав переляку населення. Місцеві повстанці почали перевіряти всіх незнайомих озброєних людей, які з'являлися у цьому районі. Такий перевірці був підданий я з Орликом. На в сільце Божиківське було зорганізовано одномісячні курси для медиків. Курси проводили лікарі Сафрон і доцент хірург Олесницький яр. Яр загинув навесні 45-го року на засідці у Зборівському районі. Сафрон Савка Богдан після війни легалізувався з фальшивим паспортом, але через деякий час арештований на Львівщині і засуджений 25 років суворого режиму. Помер 18 листопада 80-го року в селі Гайсені Вінницької області. Учасниками курсів були племінниця кардинала Йосифа Степова, яку ми називали цека латиною Соєса Сліпа, Ірка Бабуняк з Бережан, Чумаченко, Теодор Семеген з села Ліпіця Долишня біля міста Галича, Славка Григорій Друль з села Постолівка Кустинського району, Каяфа. Файчишин з Ходорівщини, Роман Дячишин, Крук з села Потік Рогатинського району, два студенти зі Східної України, Соколенко Сагайдачний та я і Орлік. Ірка загинула взимку 45-го року у Чортківському районі. Сагайдачний загинув взимку 46-го року в селі Березовиця Мала Мала з Барського району. Цека і Чимаченко і Славко були арештовані. Каяфа і Соколенко пішли з повиною. Це Слако повернулася з тюрми. Чумаченко помер у концтаборі. Доля Каяфа і Соколенка невідома. Більшовицька пропагандивна кампанія. Тут я вперше побачив звернення більшовицького уряду до ООН УПА та західноукраїнського народу. Справа в тому, що з окупації Західної України Червоної армії національно визвольна боротьба ООН УПА посилилася. Сотні тисяч чоловіки відмовлялися йти до Червоної армії. Більшість з них вважала вступати в ОПА, що поставила визвольний рух перед великими труднощами. Не було технічних можливостей усіх бажаючих втягнути в антибольшевістську боротьбу. Західний український народ повністю перебував під впливом революційних ідей АУН і УПА. Народ вірив, що більшовістська імперія розвалиться під тиском внутрішніх сил і ударів з західних держав у недалекому майбутньому після поразки Німеччини. Особливо активізувалася жіноцтво і молодь. Підпілля посилила пропаганду, широко розповсюджувалися заклики із листівки із зверненням до червоноармійців, червоноармійці і командири, червоноармійці і командири, слово к бойцям і командирам Красної армії, які які роз'яснювалися причини і мета нашої боротьби. Перші удари військ НКВС НКДБ по УПА для ворога не принесли бажаних результатів відділу ОПАС добули бойовий досвід у боротьбі проти нових завойовників. Значних ударів завдали бойові дії окупантів по санітарній частині АУН і УПА, адже підпільні лікарні тяжко було законспірувати. Більшовістська влада зрозуміла, що замало самої збройної боротьби проти національно визвольного руху. Вони запланували широкомасштабну пропагандистську кампанію, до якої залучили українську інтелігенцію. Перше звернення НКВС до УПА з'явилося у жовтні 44-го року. У ньому закликали членів підпільних організацій, бандерівців, мельниківців, бульбівців, ОУН, УПА, УГВР, СБ зголошуватися з повинною. Тим, хто добровольно зголоситься, обіцяли прощення за всі провини. Наприкінці листопада 44 року з'явилося друге звернення до населення західних областей України, в якому намагалися переконати народ у безперспективності визвольної боротьби і обіцяли амнісії для всіх тих, хто покається. Поява звернення стала сигналом для широкої пропагандистської кампанії. В обласних центрах Західної України скликалися мітинги і інтелігенції робітників селян, в яких свалювалося звернення до заблуджених. У той час Микита Хрущов, перший секретар ЦК КПБ України, вжив термін німецько-українські націоналісти. Свій вираз аргументував тим, що у нас була німецька зброя. Але ж німецьку зброю друзі здобували в боях з німецькими загарбниками. З приходом Червоної армії в Західну Україну в нас з'явилася радянська зброя. Та як тепер називати нас московсько-українські націоналісти? Перебуваючи на хуторі сільськ сільце, бо Жиківське, я зустрівся зі своїм сусідом із села. Небогою Іваном Горіцишиним. Він очолював розвитку військової округи Лисоні. Від нього я довідався про смерть мого батька в липні 44 го року. Під час наступу частин Червоної армії на моє село гарматний снаряд упав на подвір'я і розірвав батька. Мої друзі з під підпілля знали про цей випадок раніше, але приховували це переді мною не хотіли задавати мені болю. той час у лісах між між селами Тростянцем, Слав'ятином і сільцем Божиківським перебували кілька сотень опа, сірий вовк командира Бистрова, Орли, командира Коца, сіроманці командира Яструба, лісовики командира Кока Юхновича села. Гей, відчиняйте до свободи! Свячені золоті ключі, вулицями лева веде свою кохану, хлопець із лісу місяць на плечі, гей, не страшна нам ворогова страта, гей, озовися, батьку у віках, хлопець із лісу гуляє нині свято, хлопець гуляє на семи вогнях, раз, два, три, хлопці лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна свобода на землі, раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна Україна на землі. підняли з чистої роси, хлопець гуляє нині своє свято, на руках у хлопця вірний син. Гей, не страшна нам ворогова страта, гей, озовися, батьку віка, хлопець із лісу гуляє нині свято, хлопець гуляє на семи вогнях, раз, два, три два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна свобода на землі, раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна Україна на землі. в лісі Озови втомився. Гей, хто в лісі озовися. Та ми крешемо. свобода на землі, раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна країна на землі. Гей! 1 листопада 44-го року. Це ліс вточили війська НКВС і почали наступ до позиції повстанців. Ще перед оточенням лісу я приєднався до частини УПА. Бій тривав цілий день. Перед вечором окремі сотні УПА вирушили з лісу в різні сторони. Небога і я разом з сотнею сіроманці ястреба пішли в Рогатинські ліси біля хуторів Погребіська що належить до села Стратен. Тут зустрівся зі шкільним товаришем Чекою, Байкушем Михайлом, родом з Рогатина, чудовим сотні бурлаки. Це був мужній, улюблений своїми стрільцями командир. За відвагу нагороджений відзнакою ОГВР. Загинув у 47-му році в бою в Рогатинських лісах. Від нього я довідався про смерть ще двох моїх однокласників Святослава Угрина і Антона Грушевського, які закінчили старшинські школи УПА і були розстріляні чекистами в перший день по приходу Червоної армії в липні 44-го року. Звідси я разом з небогою верхи на конях поїхав у рідне село Потік відвідати родичів. Побули вдома кілька годин, і тієї ж ночі повернулися на хутори Пограбиська. Через кілька днів на підводах вернулися до нас кілька до нас кілька знову на хутори сільце Божиківське. Між нами медиками був повстанець дух. Через свою веселу вдачу він став нашим улюбленцем. Він був сином львівських інтелігентів, перед на час у Львівському університеті на юридичному факультеті. Не знаю, з якої причини він працював у в УЧХ. У 1948 році займався друкарськими справами в окружного провідника КДШ. Його дальшу долю не знаю. На цих хуторах зустрівся я з Діком Богданом. Курдидикам, родом з Рогатинщини, у 1941 році працював павітовим провідником АУН. Разом з ним була Ульяна Марійка Пунде, родом з села Городниця Підволочівського району. Під час німецької окупації працювали у жіночій реферантурі при обласному проводі ОУН. Вони побралися у підпіллі. В листопаді 44 року він був призначений на пост окружного референта СБ у Чертківській окрузі. По дорозі у Бучацькому районі, коли чоловіка не було поряд, арештована польськими стрибками, померла від тортур у Чертківській тюрмі у грудні 44-го року, не називавши навіть свого прізвища. Чекисти до сьогодні не знають, де вони поділися. Дік загинув у січні 45-го року у бою на полях біля села Синьків Заліщицького району на хуторах сельце Божиківське я познайомився з обласним референтом СБ Максимом. Ми обидва подружилися і пізніше на Тернопільщині часто перебували на одній квартирі. До Тернопільської районної боївки СБ, якою командував районний референт СБ Окунь, Жмурко Ярослав родом з села Настасі більшовикам вдалося пропхати свого агента на прізвище депутат. Він довідався, де перебуває Максим. 30 квітня 45-го року під час бою з більшовиками у Прошевецькому лісі депутат перейшов на бік ворога і видав місце перебування Максима. Того ж дня ввечері в селі Гаї Великі біля Тернополя чекисти оточили хату, хату родини Чубатих, де був Максим. Він пострілом з автомата через двері убив кількох ворогів і тоді пострілом під бороду стріляв себе. У той час у хаті була його жінка з немовлям Миросією. Чекисти повісили в саду 18-річну дочку Чубатих Любу, заарештували господарів і жінку Максима з дитиною. Дитина померла в Сибир до цього часу. Ніхто з нас не знав справжнього прізвища Максима. У 92-му році, коли я вийшов з підпілля, постановив собі заповнив цю прогалину. Я віднайшов його жінку Ізу Марків у місті Скала. і Вона коротко розповіла мені його біографію. Він, Василь Воянюк, народився 18-го року у селі Іспас Коломийського повіту сім'ї священника після закінчення Коломийської української гімназії, навчався на юридичному факультеті Праського універу. Оженівся взимку 44-го року. Жінка подарувала мені його фотографії живого і убитого. 85-го року друзі зловили агента депутата і знищили. Оконь з його бійцем Марченком мечем загинули в червні 45-го року в селі Настасія Миколинського району в бою з чекістами. Меч Теодозії Сеник родом села Гаї Великі Тернопільського району. Марченка Богдан Чорномас народився 26 року в селі Ступки Тернопільського району. перший половині листопада 44 року в лісу біля села Тростянець вирішили вереть на Буковин дві сотні упа. Сірі вовки і орли під об'єднаним командуванням під об'єднаним командуванням Бистрого. На Буковині відділ ОПА провів кілька боїв з переважаючими силами військ НКВС. У цих боях був убитий начальник обласного управління НКДБ Воробйов. Шлюз. ВЧХ в другій половині листопада 44-го року ми направили в УЧХ Тернопільського окружного проводу ОУН. Село Прош... Прошево. Я зустрів уже знайомих мені повітового провідника Олеся і районного провідника Вятича. Познайомився з референтом жіночого відділу окружного проводу Лескавкою Емілією Дудар. Вона народилася 15-го року у селі Мішковичі Тернопільського району. І чоловіка Михайла Галаса, члена Кривого проводу УН, родом села Криве Козівського району, розстріляли німці в Києві. І молодшого брата Володимира, повітового провідника УН, німці розстріляли в 41-му році, першого дня по вступу до Тернополя з перших днів прибуття до Тернополь на Тернопільщині я зорганізував курси для повітових санітарок у селі Великі Гаї Великі. Курси тривали 5 тижнів. На підставі наведених фактів видно, що ОУН і УПА з перших днів днів боротьби відчували повну матеріальну підтримку українського населення. Члени організації перебували на квартирах селян. Жінки готували їм їжу, прали білизну, харчі місцеві кадри, а он добували місцевих господарів. Дуже часно господарі почувались ображеними, якщо їх садиби підпільники з різних причин обминали. Воїни упа перебували в лісі, в колибах або на хуторах серед лісу. Деякі частини упа квартирували також у селах члени ОУН одягалися у свої власні цивільні. Костюми воїни УПА були одягнуті різношерст, дехто з них носив цивільні костюми, а дехто носив військовий німецький або червоноармійський мундир, залежно від того, з ким доводилося вести бої. Своїх власних мундирів ОПА не було. В грудні з'явилися в селі Великі Гаї сотні ОПА, бурлаки, командира Чорного. Він був кремезний, гарний мужчина, родин села Лісники Бережанського району. Його справжнє ім'я Іван Штепа. Народився 19-го року, перед тим служив у дружині українських націоналістів Соловей Нахтінгаль. Загинув великий 46-го року у селі Стегниківці Великобірської Бірківського району. Дорогу на Тернопільщину сотня звела бій з військами НКВС у степу Пантелиха. Тяжко пораненої пораненого в цьому бою стрільця. Привезли в великий за кілька днів. Він помер. Друзі поховали його в селі. Кіп'ячка, його прізвище невідомим. Походить, мабуть, із Тріщини. Лікарем у сотні був Богдан, жид за національністю. Ворожі відносини між українським і польським населенням, більшовики, як і німці, використали в своїх цілях з польської молоді створили істрибітельні отряди, яких народ називав стрибками або яструбками. Стрибки <coughs> задавали велику шкоду українському населенню, робили зброю наскоки на українське село, грабували, арештовували і вбивали українців. Серед ляхів було багато доносчиків, чи можна було це толерувати один з таких опорних пунктів польських стрибків знаходився в селі Лозова Великобірківського району. Сотні бурлаки зробили 28 грудня 44 року. Нічний наскок на це село. У той час на селі у селі перебувало злого НКВС. Ворогів не вдалося скачити несподівано. Під час бою згоріло майже все село. На початку січня 45 року я заквартирував у селі Кузівка Великобірківського району в селі сім'ї Шептицьких у той час у сідньому селі Елавче Теребовлянського району перебували війська НКВС. Я заквартирував у протилежному кінці села з тим розрахунком, що діл НКВС зробить наступну козівку з ближчого до Елавчого кінця. Та не так сталося вже вночі перед світанком більшики почали облаву з того кінця, де я перебував. Оточила мою квартиру, постукали вікно. Дочка господарів Оксани пустила її до хати. Між кількома солдатами були два офіцери. Спочатку пішли у кімнату, де спали господарі. У сінях на посту залишився солдат. Господарів позвоняли з ліжка, зроблять ґрунтовний обшук. А я у другій кімнаті під перинами, сплю твердим сном і нічого не чую, що робиться у хаті. Нарешті Оксана приходить до кімнати і будить мене. Коли я почав одягатися, вона сказала, що Слота вже в хаті. Єдин стоїть у сінях на посту. Я інстинктивно вхопив зброю і в білизні поліз під, під ліжком. Через кілька секунд у кімнати війшли офіцери. Заглядають у шаф, а до ліжка не приступають. На ліжко під перину лежить мій одяг. У той час у селі почулися постріли. Офіцери вийшли з хати, і я залишився живий. Тим часом у селі відбулися поодинокі збройні сутички між друзями та солдатами. 25 січня 45 року сотні бурлаки напали на райцентр Великий Глибачок. Повстанці здобули будинки НКВС НКДБ. Військ військомату, в який, в яких понищили документацію, вбито 10 більшовиків, у тому числі начальників району НКДБ і військомати. Біля 20 січня 1945 року в селі Козівка Великобірського району відбулася конференція обласного проводу ОУН під керівництвом провідника Данила Нестора Івана Шонайда, народженого 14-го року в селі Криве Козівського району. Ляйський доносчик повідомив про це большевиків. Війська НКВ сточили село і розпочався бій, який тривав кілька годин. У цьому бою загинули мій земляк, куріний упа, Чугайстер, <clears throat> родом села Чесники Ротинського району, Тятива, господарський реферант Тернопільської округи, стрільці, Грабчак, Грабчак, Юрко, Захар, Чугайстер, Дмитро Росоловський, Тятива, Євстахій Олійник родом із села Дарахова Теребовлянського району, Граб... Грабчак Бодовський з села. Прашого Кабірського району, Юрко Іван Брик, народжений 22 року в селі Бенева Золоткинівського району. У той час я довідався про смерть корінного УПА, колишнього командира сотні сіроманці яструба Дмитро Карпенка, народом з Оржицького району на Полтавщині, колишнього командира Червоної армії. В середині грудня 44-го року дві сотні УПА сіроманці, командир Косач. Полтавці командир Максим під командуванням Куряного ястреба зробили акцію на райцентрі Стрілицька Дрогобільської області, спалили будинки НКДБ НКВС, рай, рай парткому військомату тюрму, випущено волю 48 в'язнів, вбито 35 більшовиків, в тому числі начальника райвідділу НКДБ. Між нашим п'ятьма вбитим був корінний яструб. У ті дні познайомився у селі Прошова з підгайною Теодосією, Дарко, родом села Велика Березовіця Миколинського району. Вона була дружиною організаційного референта Токаря Уляка Юліана, народженого 15-го року в селі Жизномитра Бучацького району. Загинув під німецькою кулі 19 липня 44 року біля села Старі. Стрелыска Жидочистського району Львівської області. Області з ним загинув мак Ярослав Скасів, народжений у селі Божиків. Підгайського району краєвий провідник юнацтва АУН ЗУС. Дарка застріла, застрілилася 21 січня 47 року на хуторах Гаї Шевченківській Великобірського району. Наприкінці січня 45 року я пішов у райони, щоб перевірити, як налагоджена там санітарна служба. Побував у Ткалацькому, Підволочинському, Рималівському, Пробіжнянському, Требовлянському, Струсівському, Буданівському. У селі Лавші Требовлянського району зустрів я земляка, командира підстаршинської школи Чоса. Ладуна Василя, народженого 15 року у селі Черчі Рогатинського району. Найдовше зупинився я у селі Кубоволоки Буданівського району. У тих тернах перебувала сотня упа Орли під командуванням коца. І тому тут було більше поранених стрільців, ніж деінде. Як на наші умови боротьби, боротьби та санітарна служба не знаходилася на непоганому рівні. Повернувши з перевірки, я довгий час перебував у Великобірському і Миколинському районах у селах Прошева, Кам'янка, Гаї Великі, Чортори, Острів і в лісах цих районів. Тоді я часто зустрічався з краєвим референтом СБ Максимом. В селі Прошева я познайомився з командирами УПА Чубчиком і Гордієнком. Чубщик Іван Киділю, Киділю, Киділіч родом з Закарпаття. Офіцер Чехословацької армії працював у штабі Карпатської Січі під час створення держави Карпатської України. Восінь 38 березня 39 року. Після розколу АУН стояв на стороні мельниківців, пізніше перейшов до УПА, де працював у головному військовому штабі. Гордієнко Іван Твердохліб, родом із Бережанщини, під час німецької окупації очолював розвитку військової окрузів по Лісоні. Відтак працював у штабі Лесоні. Обидва загинули влітку 45-го року у Бережанських лісах через провокацію. На початку березня 45-го року я перебував у селі Гаї Великій одного дня пополудні з'явилися у селі Чекисти. Пограбували кількох господарів і перед вечором поїхали в бік райцентру Великої Бірки. За селом почекали, поки зовсім стемніє. Тоді повернулися в східному кінці села, зробили засідку. Не було для нас несподіванкою, бо тоді так, такої тактики чекісти не застосовували. Ввечері верхи на коні приїхав останній Сенек. Псевдоніми не пам'ятаю. Родом села Гаї Великі, коли чекісти оточили його, він здався живим, бо прийняв їх за групу незнайомих повстанців. Того вечора чекісти поранили підлітка Романа Казуба і вбили стрільця із СБ Сашу Маркова Ярослава, родом із Калата. Та ще одного невідомого повстанця. Через кілька днів наша СБ викрала, що це лях. Вагнер навів більшовиків на цю засідку і арештували його. Наперекінці березня я був у селі Прошу, ввечері сіджу біля вікна у хаті Емілії Чорної. Лампа світиться, вікно затемнене. Я задрімав, і що дуже кусають мене собаки. У сні не вірю і сміхаючись, подумав, що певно наскочуть большевики. У ту хвилину на, на хату посипалися постріли. Я вибіг з хати, став на рік і побачив, що з сіднього подвір'я стріляють по мені. Я почав відстрілюватися. Це для мене також було вперше, що солдати НКВС є струбки. Ввечері точили село, увійшли у нього. Зазвичай вони зранку робили наскоки і пополудні втікали із села. Тож вечора вони могли спокійно підійти під вікно і застрілити мене. Мабуть, побоялися, якщо стріляти по мені в. Якщо стріляли в мене з сусіднього подвір'я. Я по-пластунськи випав, випав із села, увесь забруднений у болоті, пішов до села Кіп'ячки, там привів себе до порядку у домі Ганні Басок. За співпрацю з нами була арештована і засуджена. Після звільнення жила в Тернополі. На початку 98-го року померла. 25 квітня 45-го року ми, деякі члени районного, надрайонного і окружного проводу ОУН, стрільці самооборонного кущового відділу СБ і чита сотні бурлаки квартирувала в селі, в лісі біля села Прошова. Біля 500 інкведістів почали облаву. Ми підпустили їх на близьку відстань, віддаль, вдарили щільним вогнем по ворожих рядах і відразу прорвалися у їх тил. Того ж дня агент, депутат родом з села Гаї Великий, який перебував у боївці районного відділу СБ, перейшов на бік чекістів і зрадив, зрадив кривого провідника СБ Максима. Мабуть, він мав завдання органів держбезпеки виявити місце перебування Максима. І тоді повернувся до них. Після того він перебував у провокативній групі в Чорткові. Через кілька місяців друзі зловили його з його, коли він приїхав до жінки в Гаї великі, Чекісти були героями тоді, коли проти нашої будь-якої групи кидали в кільканадцять разів більше свої сили. Якщо доходило до бою між рівними за кількістю силами, то дуже часто ворог показував спину. Він одорожив своїми людьми, як у війні проти німців, так і проти нас більшовики не рахували жертв зі свого боку. І ще одне. Спочатку більшовицька влада не знала про чільні численні чисельність ОУН УПА. У лютому 45-му року провели перепис населення у Західній Україні. Тоді зорієнтувалися, скільки приблизно нас є. Чому приблизно? Адже майже три роки йшла кровополітна, кровопролитна війна Аони УПА проти німецьких окупантів. І тоді немало друзів загинула. Багато людей емігрувало на захід. В УПА боролися багато людей із східних областей України та, як я вже згадував, представники 15 національностей, тому точних даних щодо кількості членів ОНУПА органи держбезпеки не могли мати. 29 квітня 45 року читає сотні бурлаки, заквартирувала у селі Остальці Струсівського району. Місцева сексотка донесла в районний відділ НКДБ проти 22 повстанців приїхало біля тисячі солдатів під командуванням полковника. Оточила село трьома кільцями і решта великими силами атакували його неподалік села, розташовані скалі. Тому господарі обгороджували свої подвір'я кам'яними тинами. Через те кожне подвір'я являлося собою маленьку фортецю повстанцям було легше відбивати атаки ворога. Червоноармійцям доводилося здобувати кожне подвір'я приступом. Бій тривав кілька годин, загинуло 16 друзів. Шістьом стрільцям вдалося прорватися з оточення, попрямувати в гайок, розташований недалеко від села. Там чекала на них ворожа засідка, на крик солдатів руки вгору. Друзі підняли руки, але зброю не кинули. Наблизившись на кілька кроків, вони вистріли по солдатах і розбілися у різні сторони. В тому бою було вбито 85 і поранено 50 сталінських посіпак. З повстанців найбільш хоробро бився кулеметник Вістун Крутій, Григорій, зальопаний родом села Настасів Нецького району. Полковник НКВС велів поховати 15 повстанців в одній могилі, а кулеметника Круті, віддаючи пошану хоробрості, в окремій могилі. Це одинокий випадок, про який я знав, що ворог зумів оцінити героїзм наших друзів. А то, звичайно, знущалися, що над трупами українських патріотів купали ногами, кололи багнетом за селом, віднілися уквічені сільськими дівчатами дві могили, одна велика і поряд маленька. 2 травня 45-го року війська НКВС напали на село Козівку Великобірськ... Велико Бирківського району відбулося відбувся кількагодинний бій боївки ОУН з переважаючими ворожими силами. Загинув командир червоних військ, після чого більшовики бій припинили. Тоді був арештований мій товар, товариш з інституту і підпілля Славко. Григолій Друль родом села Простольвка Гусятинського району. Тепер він, тепер він очолює Тернопільську обласну спілку політв'язних і репресованих. У той час повстанці сотні бурлаки та самооборонного кущового відділу СКБ розбили станцію яструбків у селі наші зорі кулі свищуть, хай обійме стан дівочі, чорний дим от пожарища, нас весна не там зустріла і не ті пісні співала, я стріляв із кого. Київського району. Там загинув районний прокурор. Велика трагедія сталася у селі Фащівка Підволочиського району. На високому правому березі річки Збруч повстанці викопали землянку на 25 осіб. НКВД оточили її і намагалися здобути приступом. Друзі відповіли збройним опором. Ворог замінував землянку і під землею знайшли смерть усі 25 нескорених героїв. 6 травня 45 року у Великдень провів я разом з кільканадцятьми друзями в селі Прошова, господаря душки. Між нами був окружний провідник Шах Бабі Ярослав, народжений 15 року у селі Говилів Теребовлянського району. Навчався в Рогатині в українській приватній гімназії під прізвиськом Пасіка. У 35-му році закінчив гімназію і на таке прізвище отримав атестат зрілості. А тепер зустрівся я з ним, як з Бабі. Я не мав сміливості запитати, чому у нього зміна прізвище. Мабуть, друзі мали неправдиві дані про нього. Перед війною був поранений у груді коли польської поліції. У 40-му році був арештований органами НКДБ, вирвавшись від них утік. При цьому був поранений у праву руку. Під час німецької окупації займав пости повітового провідника і організаційного референта при окружному проводі АУН. За садковим столом було проголошено кілька тостів. Ввечері пішов я у селі Острів Микулінського району, де лежала тяжко хвора лискавка. У неї з'явилася кровотеча з легенів. Мені довелося її рятувати. Шлюз. У цьому селі дочекався я кінця війни. У середу, 9 травня, зранку почалася інтенсивна стрілянина. І я подумав, що в селі іде бій повстанців з військами НКВС. За один господар повідомив, що закінчилася війна. І з цієї нагоди солдати салютують зі своєю зброєю. Таке повідомлення скачило мене з зненацька чомусь. Ми не думали про кінець війни, а тут раптом таке офіційне повідомлення з Москви. Кожен з нас задумався над перспективою нашої боротьби. Було зрозуміло, що тепер проти нас будуть кинути війська з фронту. Так і сталося 15 травня 45-го року. Я заквартирував у селі Чортория, тепер Миролюбівка. В полудні я почув, що діти кричать про появу багатьох солдатів. З того дня більшовицька влада розпочала збройну акцію проти нашої повстанської боротьби. Кілька мільйонів армій проти нас застосували танки і авіацію. Серед повстанців виникло замішання, щоб залякати народ, чекисти вдалися до прилюдних катувань. На Майдану зганяли народ дивитися на допити зловних повстанців, яких піддавалися жорстоким тортурам. Відрізали їм носи, вуха виколювали очі і потім вішали. Були випадки, що дехто з людей божеволив, дивлячись на такі більшовицькі звірства. В одному селі Заліщинського району примусили учнів перейти на таке страхітливе видовище. Одна учениця через те захворіла, захворіла на епілепсію. Серед населення проводили масові арешти, десятки і сотні арештованих з усіх сіл вели в райцентри, піддавали їх катуванням і слабохарактерних вербували в агенти. 19 травня більшовики виступили з новим зверненням до ОУН УПА. З у зверненні вихвалялися перемогою над найсильнішою державою світу гітлерською Німеччиною і закликали горстку підлих в Берліну чесно спокутувати свої злочини та прийти з повинною. Як останній термін заголошення визначили день 20 липня 45 року, інакше всі вороги народу батьківщини будуть безпощадно знищені. Найбільше виска звернення відгукнулися в першу чергу ті елементи, які приховувалися від мобілізації на фронт. Частина з них ховалася самостійно, чи решта перебувала у лавах ПА. Після звернення влади вони пішли з повинною. Деякі з них зламалися, стали агентами, видали секрети підпілля. У пресі з'явилися їх численні заяви. Побачив, що має, що має деякі успіхи більшовіцький Уряд упродовжує термін зголошення після 20 липня 45 року. Знову робить тиск на українську інтелігенцію, щоб та виступила із закликами до членів визвольної боротьби. Приходити з повинною. Шлюз. Декларація проводу ООН. Основні кадри ООН і УПА вирішили далі продовжувати визвольну боротьбу проти большевістських окупантів. У змінених обставинах виникла необхідність спробувати нові форми і методи боротьби у другій половині травня. З'явився наказ ГК УПА до бійців командирів Української повстанської армії, у якому генерал Тарас Чупринка писав: ще завзятіше, ще успішніша боротьба з вашою відповіддю на всі підступні звернення уряду ОРС... ОРССР. Коли ви раз вступили на шлях боротьби зі сталінським режимом, то не на те, щоб перед ним капітулювати, бо з ворогом, що загрожує існуванню нації, треба боротися за життя або на смерть. У світі ще не заіснував мір, революційні рухи поневолних народів та протиріччя між західними державами і СРСР зростає. Росте в усьому світі свідомість, що несе з собою ідея диктатури пролетаріату ростуть ряди борців проти східного сатрапа. Це все створює сприятливі умови для нашої дальшої боротьби і наближає момент розвалу СРСР. А одночасно з наказом генерала Тараса Чупринки з'явилася декларація про ООН після закінчення Другої світової війни в Європі. Слово ООН до українського народу та інші. Видання підпілля, що розглядали питання боротьби в нових умовах і перспективи, аналізуючи внутрішнє і міжнародне становище Україна. В декларації зроблено налаз на те, що нам треба і мусимо вести далі збройну революційну боротьбу. За нових умов треба переключатися на новий післявоєнний стіль роботи вирощувати нові кадри з масових форм підпільної боротьби, навущі індивідуальні форми конспірації з кількості на якість влип ані вшир. Треба ліквідувати другорядні фронти і дрібні непорозуміння з іншими співзвучними силами в ім'я спільної затяжної боротьби з спільними ворогами. Крім розповсюдження пропагандивної літератури, АУН і УПА організували мітинги по селах, які мали велике значення для піднесення духу українського населення. Відділи УПА приступили до зачіпних акцій проти ворога, які в багатьох випадках закінчувалися їх перемогою. Та сили були нерівні. Майже всі сили були наповнені червоноармійцями. Засід я оплавив би з самооборонними кущовими відділами і частинами УПА принесли ворогові чимали перемогу. Деякі відділи УПА внаслідок розгрому перестали існувати. Наприкінці травня 45-го року відбувся бій над рікою Стрипа біля села Ішків. Тут росли густі очерети, підпільники ОУН часто в них перебували. У цьому бою брали участь також ворожі літаки. Кілька підпільників загинуло був поранений окружний референт СБ Жардоля Василь Магді, 22 року народження села Раківці Золотницького району. Друзі перенесли його в село Росоховатець того ж району. Я вичистив рану, прив'язав її. І пішов з трьома бійцями в Микулин... Микулинецький район. 11 червня під, село... під селом Велика Лука я натрапив на засід, був убитий мій охоронець воробець. Володимир Муран, родом з села Велика Лука, він дезертував з Червоної армії. На фронті був тільки два тижні, похований у рідному селі. Після засідки я залишився сам, бо двоє інших друзів розбілися у різні сторони. Я перебував п'ять тижнів сам, поки не зв'язався з друзями. П'ять тижнів ходів полями брудний, не мити, не голений, голодний, покритий коростою. Вночі обмочений росой лягав спати на голу землю чи в негоди прямо у болота. Перед світанком покрите інєм ті, тіло від холоду дерев'яніло. Щоб випроститися, натирав тіло руками, доки не розігрівалося. Біля криниць червоної міції робили зестку, тому я, щоб втамувати спрагу лизав росу, відчував деяке полегшення, опісля весь рот, язик дерев'яніли, важко було промовити будь-яке слово. В негоду підставляв шапку під дощ, назбирував трохи дощівки і пив її. Або пив дощівку з калюш на дорогах. Ввечері по-пластунськи підкрадався до села, стукав у вікно господарі, напоготові тримали харчі, відчиняли вікно і нічого не питаючись, подавали з хліба, пляшку молока чи шмат сала. І я знову по-пластунськи зникав з села, незважаючи на страшний терор, коли навіть заподаний повстанцеві кухлик води. Чекисти могли знищити всю сім'ю. Народ нас не цурався, не давав нам усяку допомогу харчам, одягам і грішми. Зрештою, я захворів на цингу, кровоточили ясно, хиталися і випадали зуби. Із закінченням війни більшовики планували знищити ОУН і УПА силами Червоної армії. Як і час походу в 44-му році, так і тепер до шляхів на телеграфних стовпах, будинках, деревах були розліплені листівки, закликів яких повстанці писали правду про мету нашої боротьби, правду про сталінську систему. Аон і УПА закликали червоноармійців не воювати проти визвольно революційних руків поневолених народів. Між іншим на листівках друкувалися такі заклики червоним червона, червона, червоноармійці. Українські українські повстанці не борються проти вас, лише проти НКВС, НКДБ, сталинських агентів з партії, адміністрації НКВС, НКДБ і партійні начальники, наші спільні вороги, смерть Сталіної у банді, хай живе воля народам і людині. Бійці, командири Червоної армії, не виступайте проти нас, бо ми проти вас не виступаємо. Помагайте нам зброю, амуніцію, розвитку інформації. Хай живе сил зупа з революційної червоної армії проти сталінізму. Ще перед приходом Червоної армії в Західну Україну була видана інструкція під назвою про що червоноармійці червона, червона, мусять від нас довідатися. Інструкція давала поради, як і які розмови вести українським підпільникам і населенню червоноармійцями щоб Червона армія під впливом пропаганда ОНУПА, визнаних ідей не розклалася до решти, більшовицький уряд до кінця 45-го року замінив її внутрішніми військами НКВС. Своєю широкою пропагандистською діяльністю серед червоноармійців АУНУПА спопуляризували визвольну боротьбу українського народу по всьому СРСР, внаслідок чого чого деякі частини ЧА відмовлялися воювати проти українського визвольного руху, До українських повстанців залишали зброю, амуніцію. В селі Івачів, горішній велико. Великоглибочського району санітар, сотні бурлаки, хвиля заквартирували з одним повстанцем. Про це довідалася опороповноважений райвідділ НКДБ. Узяв з поїзда два червоноармійців, які поверталися з фронту додому. Червоноармійці оточили хати, почалася перестрілка з двох сторін. Повстанці прорвалися заточені зовсім здоров'я. Можна бути впевненим, що червоноармійці стріляли вгору, а не в друзів. Напевно, між ними були представники різних національностей. Пізніше Чеки сказав, що між червоноармійцями також є бандити. Були неподінокі випадки, коли під час бою вони оминали повстанців чи відверталися в іншу сторону. Коли ми переконалися між солдатами і наші симпатетики, то під час збройних сутичок ми ніколи не стріляли першими, бо не знали, хто перед нами в солдатській формі, ворог чи друг. Залишитися живим чи впасти в мертвому бою багато залежало від того, хто першим вистрілить. У другій половині липня мені пощастило зв'язатися з друзями, і від того часу кілька тижнів я перебував у лісі біля села Прошова. Тут я зустрівся з краєвим референтом СБ Єфремом Вовком Мирославом. Народився 20-го року у Чехії, жив у селі Ступки Великобірського району. Він загинув 29 червня 47-го року в очеретин рікою стріпа біля села Ішків Зол... Золотниківського району. Разом з Єфремом загинули Супрун Петро Сіно окружний організаційний референт родом з села Раківці Підгайського району Пластун Михайло Мотель. Народився 24-го року у села у селе Глинне Козівського району, працівник СБ і бойовики Галенко та Шпак. Їх прізвище невідомі. Під час облави на ліс був убитий стрілець Хмель Івен Франків. Народився 25 року у селі Прошова Великобірківського району і тяжко поранений у право коліна окружний господарник Володимир. З ними познайомився ще взимку в селі Кобилова Кобила Волоки Теребовлянського району під час перевірки санітарної служби. Володимир народився 19 го року у селі Лапшин Бережанського району. На початку 47-го року був призначений провідником АУН Бережанського надрайону. Загинув у 51-му році. 27 липня 45-го року під час облави в лісі біля села Мишковичі загинув референт пропаганди окружного проводу Чашка. Два стрільці із із його охорони Васька Слободян Іван родом з села Мішковичі і другий з села Застав Великобірськівського району. Його прізвище псевдоніми не пам'ятаю. Про чашку я згадував вище. Наприкінці серпня 45-го року я пішов у Козлівський і Великоглибочський райони. У Козлівському районі кілька днів перебував у Криївці на полях біля села Довжанка. Пізніше, у листопаді, у цій Криївці розігралася трагедія. З війни повернулася повернувся чоловік. Жінка розповіла йому, що на їх полі є Криївка. Він приревнував її до одного повстанця через те доніс до райвідділу НКДБ. 4 листопада Кривку дочили большевики і розпочався бій, що тривав 7 годин. Останніми набоями, щоб не задаватися живими до рук ворога, друзі застрілилися. Їх було шестеро. Районний референт господарства ОУН Бофт, Суховер Михайло, вчитель народився 2015 року у селі Застінка Великобірківського району, районний референт СБ Сокіл. Ракуш Дмитро народився 23 року у селі Серединки Миколинецького району. В 43-му році був в УПА 844 року. Оточений на хуторах біля села Великий Худачків вирвався з оточення, при тому вбив п'ятьох солдатів. Врешті чотири рядові повстанці мені невідомі. Через кілька тижнів друзі зорганізували над доносчиком громадський суд у клубі, засудили його на кару смерті через повішення. Опустившись на коліни з благанням, звернувся він до своєї дружини, що простила йому цей злочин. Дружина заборення відступила від нього словами Геть від мене, ти мені не чоловік, ти зрадник. У Великоглибочицькому районі я перебував з деякими перервами більше одного року. Найдовше був у лісі верте Личина біля хуторів Манюки та в селі між Мишанець. Звідти я йшов в інші райони виконувати організаційні обов'язки та вертався сюди відпочивати. У цьому районі познайомився з районним провідником АУН Степом Білеським Миколою, народженим 11-го року в селі Івачів. Горішній і Великого Глибочського району. 16 квітня 48 року в сутичці з большевиками на полях села Ігровиця був поранений і застрелився. Районним референтом СБ був Бух Догополе Зінові. народжений 23 року у селі Малашева Великоглибочського району. 8 вересня 46-го року, заскочений більшовиками в крисі в лісі біля села Вартелка. за Ложцівського району він завзят, бо він вів завзятий бій, якому загинуло двоє вороїв, та кількох було поранено. Понищивши всі матеріали в крисі, застрілився. Районним референтом пропаганди працював Арсен Турчинов, Степан, народжений 27 року у селі Іваче, Івачев, Горішній, Велика Глибочівського району 19 серпня 46 року через непорозуміння трагічно загинув від своїх. Увечері він він зайшов до Студол, де ночувала інші повстанці. Вони прийняли його за ворога і застрілили. У Великоглибочівському районі працював над надрайонний референт пропаганди Тарас Бартків родом із Зборівського району. Не знаю ні його імені, ні подальшої долі. Шлюз. Блокада Держбезпеки. Другу половину 45-го року органи Держбезпеки використали для блокади сіл і акцій проти ОУН і УПА. Блокада разом із погромом українського населення мала на меті остаточно Знищте антибільшовістську збройну боротьбу. Щоденним е, явищем було насильство, прилюдні катування, знайдених у кривках людей, мордування. Арештували і вивозили родини повстанців. У багатьох селах брали заручників, які своїм життям відповідали за безпеку військ НКВС. Поряд з терором більшовицька влада розповсюджувала звернення до українського народу до ОУН і УПА. 5 листопада 45-го року з'явилося четверте звернення уряду до населення західних областей України. У ньому писалося як зацьковані звірі, гасять банди лісами. Український народ має досить сил, щоб знищити жалюгідні залишки фашистського падла українського німецьких націоналістів. Залишки розгромлених банд будуть знищені в найближайшому часі. 15 листопада 45-го року з'явився наказ наркому внутрішніх справ УРСР Ряснова, в якому вказувалось, щоб усіх учасників банд, які припинили бандитську діяльність, тепер добровільно з'явилися, ніяким репресіям не піддавати, а негайно ж після явки відправляти на місце постійного проживання у другій половині 45-го року ООН і УПА спрямували свої дії на збереження своїх сил на реорганізацію боротьби в нових умовах, на підтримку морального і революційного духу народу, що почав занепадати в результаті жорстокого терору, арештів і розстрілів. Таке становище змушувало підпілля УПА активізувати свої дії, щоб показати, що збройна боротьба проти більшовицьких окупантів продовжується. З цією метою УПА організувала пропагандистські рейди і приступила до своєї реорганізації. У підбольшевістській дійсності не було мов для існування великих з'єднань УПА. Курені були, були реорганізовані у відділи сотні і підвідділи чоти. Кожен відділ і підвідділ отримали свої числи і свій терен діяльності. 31 серпня 45 го року ООН і УПА відзначили свято боротьби. Ще до війни ООН відзначала цей день як свято зброї з нагоди визволення Києва армії ОНР 31 серпня 19 го року від Червоної армії. У наказі писалося Ми не улягли, не зрадили, не захиталися. Ми видержали всі удари, усю ту цілорічну скажену фензіву червоних, пекельних сил тирани. І сьогодні на цій історичній відправі, відправі стоїмо з чистим серцем і горним чолом. Не як переможені покорені невольники, але як вільні, незламні до смерті вірні борці свободи. У грудні 45-го року я з бійцем Джерію із села Протнятіна. Коли ми вийшли за міст над рікою Серед, неподалік села Івачів, горішні помітили засідку вороги, звернули свою увагу в бік села, сподіваючись, хтось з підпільників має звідти прийти. Почувши кроки на мості, вони помітили нас, стрибнули в канал, ми попадали і запитали, хто там. НКВДсти не могли дати нам конкретної відповіді, тільки крикнули, що свої. Один з друзів хотів вже йти до них, та я заборонив. Тим часом один з чекістів канаву наблизився до мосту, кинув у нашу сторону дві гранати. Ми не пошкоджені, розбилися в різні сторони. Я стрибнув в окіп що залишився біля мосту ще часів війни. Джере пішов у бік райцентру і там через міст перейшов на другу сторону ріки. Левко стрибнув у ріку і приплив її. Я вздовж окопом пішов на захід у сторону лісу. Під лісом розтягнулося незна... незнане мені село. Обережно війшов у нього і, крадучись поміж хат, підійшов до подвір'я, що старш, де старша жінка тіпала коноплі. То була холодномісячна ніч і, мабуть, їй не спалося. Не питаючи, хто я такий, запросила мене до хат, нагодувала молоком і хлібом. Від неї довідався, що віддовідався я, що потрапив у село глядки. Подякувавши за молоко і хліб, я пішов у село натрапив на стадолу, в якій було багато солому, зарився у ній і просидів там цілий день. Господарем я не показувався увесь день, бо не знав, яких вони поглядів. селом йшли селом партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і віла чолі, їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату, за зрубаний сад, за ту пісню, що чути колись солов'ї але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути колись соловіну, але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад то не воля, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї ми вірні сини. Хто з них мій? почав, я не знаю, і вона пролунала на весь рідний край, щоби знали усі Україна повстала, ти лети наша пісня аж за небо край, щоби знали усі Україна повстала. Ти лети наша пісня аж за небо край, і не всі повернулись із бою додому, і не всіх дочекалася рідна сім'я, пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими пам'ятай же ти їх українська земля, пам'ятайте ж їх, пам'ятайте таких, пам'ятай же ти їх українська земля. Шли селом, йшли селом партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Перед вечором я виліз з соломи, зліз униз, і тоді господиня побачила мене. Як же вона бідкала, що я весь день нічого не їв, забрала мене до хати, нагодувала гарячою стравою. Я піш пішов від неї ще завидно, що побачив, що нема засідки біля мосту над серетом. Щасливо перейшов міст і, орієнтуючись за компасом, пішов полями понад 12 кілометрів на північ до села Мишанець. З початком 46-го року почалася велика блокада на всіх тернах Західної України. У другій половині січня у всіх селах з'явилися гарнізони чисельності від кількадесят до кількасот солдатів на село. У той час я перебував у селі Смиківці Великобірського Бірківського району. Підпільник Марко хворів на туберкульоз ноги, і протягом кількох тижнів я робив йому уколи. Марко Діячун Роман родився 24 року у селі Смиківці, навчався у Тернопільській українській гімназії. Деякий час був заступником районного провідника ОУН. Пізніше працював секретарем у надрайної референта СБ Ореста. У 47 році з невідомих мені причин ізолювався від підпільної боротьби і перебував у Тернополі в знайомих людей на прізвище Гарак. У 50-му році був викритий чекистами. В бою убив двох чекістів і сам застрілився, пустивши кулю собі під бороду. Орест Іван Жмурко народився 23-го року у селі Настасів Міку Полинецького району 844 року, призначений на пост повітового референта СБ. У 47 році, після смерті референта СБ Бережанського округу. Міші зайняв його пост, загинув у 50-му році на Бережанщині. У селі Смиківці я зустрічався з районним провідником АУН В'ятичем. Про нього я згадував вище. 3 січня 46 року, оточений у хаті села Застінка з двома стрільцями сербиним і новим, але вирвався з оточення. Тяжко поранений, відбивався від НКВД, потім спалив документ, який мав при собі і застрілився. Сербин Степан Назарко народився 19 року у селі Тостолук Великобірківського району, убитий у цьому бою. Новий Богдан Логінський, родом з села Смиківці, вирвався з оточення. У 47-му році перебував в охороні кружного провідника ОУН Кайдаша. Його подальшу долю не знає. Шлюз. Антивиборна акція в кінці січня 46-го року. Я пішов у село Стегніківці. У той час підпілля готувалися до антивиборної акції більшовіцький уряд видав наказ про вибори до Верховної Ради СРСР у березні 46-го року. Підпілля вирішили зустріти вибори у всезбройні, зривати більшовицькі агітаційні плакати, гасла, нищити приміщення і кабінети. Більшовицькі каральні органи посилили терор проти народу, створили провокаційні групи, які під маскою бандерівців нападали на сел, домагалися харчів, одягу, грошей, грабували людей били їх, щоб у такий спосіб вороже наставити людей проти УНУПА та позбавити підпілля всякої народної підтримки. А УНУПА у листівках закликали народ бойкотувати вибори. Навпроти подвір'я, де ми квартирували в Криївці, стояв будинок, у якому містився гарнізон. Ми краткома у білих халатах по пластунськи виповзали з приміщення і подвір'я та йшли у села. Провати антивиборну кампанію. В день виборів солдати насильно гнали виборців до виборчих урн. До кабін для активного голосування народ не допускали. Приміщення, в яких відбувалося голосування, були під посиленою охороною солдатів. Під час антивиборних кампаній часто відбувалися збройні сутички між червоноармійцями та повстанцями. В селі Козівка одного вечора солдати оточили хлів у якому був боєць Орест. Під час бою він зумів убити п'ятьох солдатів і сам прорвався з оточення. Орест Михайло Гарматії народився 22-го року у сілі Козівка. З військами МВС і стрибками звів чотири геройських боїв, яких проявив високий героїзм і відвагу. 25 червня 48 року загинув у бою з більшовиками на хуторах Королівка біля села Колодівка Скалацького району. З початком березня я квартирував у Криївці на полях біля села Ігровиця Великоглобочиського району. Там перебували районний провідник АУН Степ, надрайонний референт пропаганди Тарас хорунжий Упа Крук, районний пропагандист Арсен, друкарка Славка і ще два рядових бійці. 6 березня в американському місті Фултон Черчилль виголосив промову, в якій закликав західні країни до антирадянської згуртованості. Виступ Черчилля викликав серед нас поживалення. Ми аналізували його цей виступ зі всіх боків. Дехто висловив думку, що незабаром вибухне війна між Заходом і Радянським Союзом. У березні 46-го року солдати точили хату на хуторах манюки, в якій квартирували шестеро підпільників. Друзі прорвалися з оточення і відступали по лісу по розмерзлій землі, через що їм було дуже важко просуватися. Червоноармійці могли їх всіх перестріляти, та, мабуть, більше стріляли вгору, ніж по силі. Тільки один постанець лісовік був тяжко ранений у живот. Йому вдалося доповсти до лісу, і там на другий день він помер. Друзі поховали його на сільському цвинтарі. Лісовик Ярослав Жеребний народився 17-го року на хуторах Манюки. Того ж місяця в лісі біля села Дідківці, велика Глибочицького району в бою з військами НКВ загинула 17 воїнів УПА з командиром Гордієнком, який походив зі східних земель України. Цілий день повстанці билися проти 300 НКВДістів. Кілька разів друзі намагалися прорватися за ворожого оточення, але без... безуспішно. Командир закликав їх битися з ворогом до останнього подиху. Зі сторони більшовики вбито 70 солдат. Як тільки ввечері бій за тих, тоді українські українські герої останніми набоями покінчили зі своїм життям. Ворог знущався мертвими тілами повстанців. Тіло командира Гордієнка розрубали надвоє Іншим повстанцям виколювали очі та відрубали голови. В середині березня я мав на меті піти на південь Великоглибочського району, звідки в Козлівський район, коли я з друзями підійшов до річки Серед, побачив, що річка після танення снігів вийшла з берегів, затопила кладку неподалік від райцентру, через яку нам треба було переходити на південь. Ми мусили повернутися назад. Два тижні, 29 березня, я укрився в лісі біля села Чернихова, загинула вісьмеро друзів. Якби не те, що кладка на сереті була затоплена, я також загинув би у цій кривці. Там загинули політвиховник з сотні Гамаля, Грім, Василичанка з села Малашиці, Стрілець, Крига. Йосип Зварич з села Івачів, Горішний, Стрілець, Беркут, Петро Сивинське з села Чернихів, Стрілець, Переможець, Ярослав Петришин з села Івачів, Горішний, Стрілець, Шум, Йосип Дольний з села Дубівці, Кушовий Яр, Григорій Совчак з села Плескавці. Тяжко поранений, потрапив живим до рук ворога. Загинув, мабуть, під час тортур. Загинуло ще двоє невідомих мені друзів. Решту друзів я знав особисто з осені 45-го року. Їх зрадила дівчина з села Чернихів Дарка Крива. Вона мала зв'язок з Кущовим Яром і забезпечувала друзів харчами. Великоднє свято я провів у лісі біля хуторів манюки разом з рядовими підпильниками Маєм, Березою, вишні і Гаєм. Май Осіп Кухарський, Береза Павло Черніхівський. Старші одружені походили з хуторів манюки. Вішня Іван Романів, одружений родом з села Ренів Заложі Заложцівського району Гай юнак з Биківщини. Та невеселі були в мене свята у Великодню суботу ми ходили в село Мильне з Борівського району. Дорогою я, дорогою я напився з рову води та захворів. Тому більше часу проводив окремо від друзів. За два тижні отримав повідомлення від окружного провідника шаха з вимогою прийти до нього. У той час він перебував у землянці на полях біля села Голибів Грималівського району. Та й зажурився, бо йти туди треба відкритою місцевістю. Лісів немає, доведеться заходити у землянки. В землянках живуть дівчата, наші друкарки, а я ще хворий. Хоч не хоч, пішов я в путь. На щастя, дорогою загубив свою хворобу. Українське жіноцтво ж завжди в історії України відігравало недругорядну роль. 16 сторіччі Україну прославила роксоляна Настя Лісовського, уроженка Рогатина, яка стала султанкою Туреччини. За часів Богдана Хмельницького українські козачки прославили своїми подвигами у війні проти ляхів. У лавах українських січових стрільців на початку ХХ століття стали відомими своїми геройськими вчинками Ганна Дмитренко. Софія Галечко, Олена Олена Степанівна, Степанівна, Ольга Підвисоцька, Павлина Міхайлишина. Лишин. У 40-х роках 20 століття у лавах АОН і УПА вже тисячі дівчат брали активну роль у визвольних змаганнях. Крім участі у боях, вони виконували ролі зв'язкових розвідниць, санітарок та друкарок. Ряд жінок займали провідні пости, як Катерина Монета Зарицька, Галина Анна Дидик, Ірина Бистра Савицька, Катерина Верещак мешко Юлія Галичанка Ганущак, Марія Мурашка Зварич і багато інших. В селі Козівка я познайомився з стрільцем Орестом, про якого щойно вище згадував. Тут я зустрівся з надрайонним провідником Олесем, і разом з нашою охороною ми пішли до провідника Шаха. У нього побачився з окружним референтом пропаганди Дмитром та дуже порядним, симпатичним і трохи наївним стрільцем Войнаровським, якого я знав вже ще з Рогаччини, коли ми перебували в групі СБ і разом вирушали на Тернопільщину. Його прізвище Михайла Пастух. Народився 25 року в селі Прошов Бірківського району. Навчався у Тернопільській гімназії. Загинув у 46-му році на посту референта пропаганди з Барського району. Тут і довідався про дуже неприємний несподіваний факт. що в 1944 році я познайомився з організаційним референтом Тернопільської округи Олексієм. Він походив із Львівщини, Перед війною закінчив два курси Львівського теологічного інституту. Під час німецької окупації, вже як агент НКДБ, вступив до лав АУН. Він був веселим, жартівливим нашим улюбленцем. Ми сталися один до до одного дружні навесні 46-го року. Правідник СБ Максим призначив його референтом СБ на Кам'янець-Подільську область. Уже після його нового призначення я ще кілька разів зустрічався з ним. І тепер така страшна вістка Олексія Гент. А як же його викрали? Друзі зловили офіцера НКДБ і передали його Олексію. А Олексій відразу, не допитавши його, застрілив. Нашим есбістам вдалося це підозрілим і тому його заарештували. На слідстві виявилось, що Олексій був знайомий з цими КГБістом і боявся, щоб той недопити не зрадив. Після розмови з провідником шахом на теми суто організаційного характеру я повернувся в ліс Верталеччини. Під час перебування в Верталеччині моє взуття знищилося. Один господар з села Мшан сподарував мені чоботи. Він попередив мені, що вони дуже тверді можуть натерти мені ноги. На це попередження я не звернув уваги дорогою до села Малоберезовець з Барського району. Натер собі ноги до крові, як на пальцях, так і на п'ятах. Мусив розутися і далі йти босим Через рани на стопах кілька днів я перебував у гарячці, а рани заголос лише на два за два тижні. Влітку 46-го року відбувся великий бій у Будівському лісі Теребовлянського району. Біля 30 повстанців на чолі з командиром Пісташинської школи Чосом було оточені щільним кільцем військ НКВС. Бій тривав кілька годин. Усі українські патріоти загинули. Між ними загинула і надрайонний референт Учеха Наталка. Велика блокада довгих 6 місяців з початку до середини 46-го року. Тривала збройна. Акція військ КДБ проти АУН і УПА. В історії української визвольної боротьби цей період отримав назву Велика Блокада, велика з огляду на великі сили ворога, що були кинуті проти українських патріотів, з огляду на величину території, на якій відбувалися воєнні дії, натривалось часу. цих дій, і також з огляду на жорстокість терору з боку чекістів та з огляду на героїзм, проявлений українськими вояками і підпільниками під час збройних зударів. У великій блокаді брали участь більше 600 тисяч солдатів внутрішніх військ НКВС і прикордонників. Це вже не фронтовики, а дивизії, поповнені молодими шовіністично настроєними до всього українського солдатами, їхні голови були задурманені більшовицькою брехнею, що українські повстанці це змінники Родини, які допомагали гітлерівським завойовникам нищити народ, нерівність большевістських і українських повстанських сил була величезна у кілька десят разів ворожі сили. Переважали повстанські більшовицькі війська озброєним артилерією, танками, літаками і іншою військовою технікою. Протистояли легко озброєні підпільники і воїни УПА. А основною зброєю українських повстанців були кріси, автомати, гранати в менші. Кількості кулемети. Зброя була німецького і радянського походження, яку здобували в боях. Українські патріоти, відчуваючи велику матеріальну і моральну підтримку з боку українського народу, мали політичну перевагу над ворогом. У п'ятому большевістському зверненні до українського народу Західної України від 26 лютого 45-го року не було вже мов про знищення банд, а звернення до тих, хто продовжує ховатися від органів радянської влади, зголошуватися і радянська влада їх простить. НКВС НКДБ створили багато провокаційних груп, які під маску українських повстанців, нападаючи вночі на села, грабували і били місцевих жителів за свою за своєю бандитською поведінкою, намагалися вороже налаштувати їх проти повстанців і інші провокаційні групи, ходили лісами, видаючи себе за підрозділи УПА, які відбилися під час бою від своїх, шукали контакту з повстанським відділенням, тоді нищили їх або брали в полон. Протягом першої половини 46-го року у всій Західній Україні запанував повний розгул НКВС. У підпільній літературі писалося, таких страхіч ніколи в своїй історії не переживало. Не то жодна країна світі, а навіть Україна, яка, якою судилася бачити багато пережити за своєї історії. Взимку 46-го року на полях біля села Мішковиця Микулінського району в Київці перебувало 5 повстанців. 23 березня Погорозьки звали бій з інкведістами. Більшовики кинулись у розтічі, повстанці з криком слава пустилися за ними в погоню. Начальник районного відділу МДБ Сусленко, втікаючи, загубив шапку, кинув автомата. Ворог утікав аж до залізничного полотна, що веде з Тернополя до Чорткова. Поки він оповітався, що повстанців є тільки четвер, бо п'ятий червень був убитий ще при виході з кривки, друзі сховалися у лісі. У цьому бою своєю відвагою відзначився кущовий круг який узяв собі здобути автомат. Круп Петро Зілінський народився у 24 році у сіли Ладичин Микулінецького району. 10 липня 46 року під час облави на ліс, поранений біля села Кривки, застрілився. Черні Григорій Білоган народився у 20-му році у селі Мишковичі Миколинського району. Інші трьох повстанців, які брали участь в цьому бою, не пам'ятаю. У великій блокаді було 1500 боїв і збройних сутичок. Воз'єднання церков 6 березня 46-го року у Львові відбувся так званий синод греко-католицької церкви, на якому кількасот священиків проголосили воз'єднання Української католицької церкви з Руською православною церквою. І відтоді почалося переслідування тих священиків, які не приєдналися до Руської церкви. Питання так званого воз'єднання церков перебувала у руках органів держбезпеки при МВД МДБ, був відділ з релігійних питань. Який очолював по Тернопільській області чекіст. Пан Чогін, священники називали його апостолом, було арештовано і засуджено понад 1100 греко-католицьких священиків, між ними і мого брата Василя. Багато з них повмирали на каторжних роботах і в тюрмах. Знищено сім єпископів. Митрополит Йосип Сліпий просидів у тюрмі 18 років. Священики разом із заявою про приєднання до Руської церкви підписували заяву про співпрацю з органами держбезпеки. Зрозуміло, що не всі священики були активними агентами. Кожного разу чекісти били тих священиків, які на виклик з'являлися без агентурних матеріалів. Але ж були такі, які на Своя совісті мала десятки людських жертв і підрясою носили зброю. Люди довіряли священикам, діли з ними всякими секретами. Передусім старенькі бабусі цілували їм руки і розповідали все, що тільки знали про повстанців. У селі Токі священиком був Іван Яцишин. Чекісти завербували його ще в 44-му році, коли обласний центр перебував у Чорткові у зв'язку з тим, що Тернопіль був зруйнований під час війни. Мав агентурну кличку Сова. За його доносом вбито 17 повстанців, арештовано 63 цивільні людини. У селі Пеньківці зустріли його п'ятеро друзів. Про розмову з ними доніс НКВД у райцентрі Нове Село. Приїхали солдати у бою, повстанці загинули. 6 серпня 45 року шестеро повстанців і одна дівчина заквартирували в церкві в селі Терпілівка. Туди їх пустив дяк. На другий день Йосишин відправляв богослужіння у тій церкві. Дяк сказав йому про повстанців. Після богослужіння священик повідомив про це органи держбезпеки. Солдати оточили церкву і розпочався бій щоб не мати втрат зі свого боку, вороги запалили церкву. Патріоти згоріли у вогні. Це Іван Паляниця, села Терпілівка, Роман Бугай, корні села Терпілівка, Ярослав Жук, села Токи, Рогачик, села Ободівка, прізвище інших друзів невідоме. Для агентурної роботи Яцишин використовував також сповідь. В одній дівчині сироти селітоки заквартирували два підпільники на горищі під хлівом. Ополудні пригнав корову з пасовища пастушок родом зі східних областей, побачив їх і побіг повідомити сільраду. Поки приїхали НКГБісти, друзі втекли. Арештували дівчину, але під час катувань вона ні про що не призналася. Вони звільнили її тоді, звернулись до Ясишина за допомогою. Він при сповіді не мов їй признатися, мовляв, чекісти побачать щирість і не будуть карати. В противному разі за суд дівчина послухала його і під час другого арешту все розказала. Засудили її до 25 років каторжних робіт. коня виймали ястребки, а далі ешелони, дикі вежі, колючий дріт етапних таборів, ведмежий край за небокрай безмежя. Де кожен погляд свічкою горів сніги, червоне, чорне, біле, Сибірських рік закуті береги, сніги, сніги мене заговорили, усе життя спокутувать борги, скулили пси і кулі голосили якщо є диво, це одне із див. Не знаю, де набралась вовча сила, не відаю, як біг і як дожив, не плакав, не боявся, не жалівся. Від тих часів студенної пори старий, я що йти тепер в Криївки, та знову розповідає. Сибірських рік закуті береги, сніги, сніги мене заговорили, усе життя спокутувать борги. Для того, щоб Яцишин здобув у людей довіру, чекісти застосовували досить примітивний прийом. Вони арештували зовсім невинних людей тоді за дорученням чекістів. Він клопотався про звільнення цих арештованих. Люди повірили у всемогутність Яцишина. І кожного разу, коли завдяки його втручанням арештованого родичі звільняли, вони платили йому грішми, а то й золото. Сільські жінки повірили Яцишинові та не повірила СБ АУН. СБ арештували його під час слідства, намагався переконати їх, що він робив тільки добро, перераховуючи на людей, яких завдяки його клопотанням звільняли з-під арешту. На запитання слідчого СБ, чим же він заслужив таку довіру чекістів, а опустив голову і мовчав. Його жінка говорила поміж люди що він мав зброю під подушкою, і якщо б знав, що прийшли арештовувати, то стріляв би. У селі Ступки Тернопільського району жив залізничний робітник Василь Турчин. Агентом НКДБ став ще в 40-му році. У 46-му році чекисти взяли його на кількамісячні курси, на яких познайомили з актами церковних молебнів і послали священникам у село Малашивці Великоглибочського району. Оце як він говорив в проповіді на патріотичні теми, відправляв молебни за тих, що караються по тюрмах, концтаборах на засланні. Також молився за українське воїнство у НУПА. Бабусі вклякала на коліни, обливалася слізьми і на сповіді перед ворогом урясі розкривала свої душі через кілька місяців Наші есебісти арештували його. Жінки проклинали підпілля за те, що забрали такого доброго отця. Селяни пам'ятають його до сьогодні. Цього року, коли я вже вийшов з підпілля, дехто з того села приїжджав до мене, щоб я об'єктивно висвітив їм ці це питання. У, села, у, села, у селі Маркопіль Заложцівського району. Тепер Зборівський район агентом обласного управління МГБ. МДБ був священик на ім'я Град. Він вивчав богослови у Ватикані. Чекисти заслали в наші лави свого агента, і наші есбісти знали про це. Щоб перевірити, як вороги дорожать своєю агентурою, есбісти послали цього агента арештувати Грата. В дорозі вели між собою розмову, під час якої священник переконався, що його арештував агент ММДБ, і сказав про це есбістам. Чекисти, друзі, вживали деякі жаргонні вислови. Люди, які мали сни, які мали з ними або з друзями контакти, мимоволі запозичували собі ті вислови. Наприклад, людей, які переховувалися від мобілізації на фронт, ми називали запільниками, а чекісти АК Лотниками. За подібними жаргонними висловами град розпізнав, хто його арештував. У селі Старе Скала Скалацького роду священик Емгебіст, щоб дискредитувати релігію під час богослужіння, голосив перекур, сам закурив і волів чоловікам те саме зробити. А он провели широку політичну пропагандистську акцію проти насильного воз'єднання. Українська греко-католицької церкви проводила індивідуальну розмову зі священниками наприкінці літа і на початку вересня 46-го року з деякими перервами я перебував у лісі Вертолеччина. У той час там були командир військового круги Лісоня Бондаренко, районний провідник ОУН Степ, районний референт, референт СБ Бух і надрайонний референт пропаганди Тарас. У той час на полях села Носівка Зборівського району була Криївка, в якій лежав тяжко хворий воїн УПА родом з Ходорівщини. Щоб його відвідати, треба було переходити через міст на річці Серед неподалік села Ренів. На цьому мості майже щовечора солдати робили засідки і багато друзів гинули тут. Коли чотирма друзями друзями, друзями число перейшов на другу сторону річки, то звелів трьом повернутися і через два дні пройти недалеко від моста спостерігати, чи не буде там засідки, бо тієї ж ночі думав з одним повстанцем, що мову острим Павлом Усяком, родом з Ігровиці, повернутися від Хворова. Повертались ми здовж берега досить довго, і мені видалося, що друзі повинні вже тут на другому березі чекати на мене, а їх чомусь нема. Про перехід через міст не могло бути й мови, я вирішив приплисти річку. На моє запитання, чи мій спутник міг в плавати, він відповів, відповів ствердно. Я сумнівався у щирості його відповіді, бо знав, що він родом з Ігровиця, де немає річки, тому він не мав можливості навчитися плавати. Я роздягся до гола, щоб перевірити глибину, перейшов річку впоперек. Вода сягала мені по плечі. Тоді вернувся, забрав одяг і зброю та з піднятими вгору руками перейшов на другий берег. Тепер звелів другий перейти річку. Він був дещо нижчий від мене, і вода не могла сягати йому вище шиї. Та він зробив крок у бік, і там було вже глибше, скрикав на весь голос, зник під водою. Одяг випустив з рук. Я стрибнув у воду, витяг його і мокрий одяг на берег. Друзі ще довго насміхалися з нього, як з новоявленого підводника. У своїх спогадах повернувся ще до осені 45-го року. Тієї осені війська НКВС робили проти нас великі наступи. Війська пресувалися переважно на підводах, бо після війни бракувало їм автомашин. Одного дня сіджу я на узлісі біля хуторів манюки, недалеко від райцентру Заложці, і спостерігаю на за рухом на шляху. Віддалено від лісу 50 метрів. Під'їхали кількадесят підвод солдатам, які співали українські пісні на городі Вербарісна. Мимоволі з них очеп хотілося сльози подивити. Про такого воюють мої брати темні. Як же більшовикам вдалося обманути вас, що ви не можете зрозуміти, де правда, де брехня? Цей епізод запам'ятався мені на все життя. 10 жовтня під час збройної сутички з ворогами і в лісі біля села Мішанс був вбитий рядовий член ОУН Гонта, Кравчук Олекс родом з села Мішанс. Його труп солдати привезли до села і в присутності його жінки знущались над ним. У цьому лісі познайомився з двома читовими у сотні сотні упа, бурлаки, чорного дзвоном і кавкою. Дзвін походив з Перемишлянщини. У мирний час працював столяром у Львові. Після розформування сотні займав пост кущового ОУН у Зборецькому районі. Загинув на початку 47-го року у селі Кіданці. Кавка Степан Лазута родом із Засяння. Під час німецької окупації працював українським поліцаєм у селі Канюші Рогатинського району. Загинув 845 року у селі Мала Березовіса з Барського району від власної гранати. Запали в радянських гранатах прикріплялися тонкими дротиками, що леха, лег, легко протиралися, і внаслідок цього граната вибухала. Знаєш, такої смерті загинуло кілька друзів. На хуторах Хоми я зустрівся з куріним політвиховником Яремо, з яким я познайомився ще навесні того ж року в лісі біля села Прошова. Його прізвище Сердюк Юліан народився у 13-му році у селі Шляхтинці Великобірківського району. В 33-му році став членом ОУН, за що був кілька разів арештований польською поліцією. Він був веселим, жартівлівим і дуже товариським. З ними був в дружних стосунках. Загинув 3 листопада 46 го року у бою на хуторах. Чагарі Великоглибочівського району разом з читовим командирами сотні бурлаки Дубом і Горішнім. Після смерті провідника ОУН Великобірського району В'ятича довгий час цей пост був вільний. Спочатку над районний провідник ОУН Олесь призначено той пост двох людей Сірова та Марка. Та таке два влади нічого хорошого не дало. У них були різні характери, часто між ними виникали непорозуміння. Тоді Олесь прислав на пост районного провідника Романа з Великоглибочиського району. Це Касель Петро народився 20 го року в селі Івачів Орішній. У своєму районі під псевдонімом Остап займав пост районного провідника. Пізніше був заступником надрайонного референта пропаганди. Був надзвичайно відважний, ініціативний і ризикований. Одного разу з трьома друзями зробив наскок на станицю стрибків у сіли Скоморохи, розбров їх, застрілів коменданта, розброїв спиртзавод, спирт випустив з цистерн. Люди відрами носили спирт додому. У підпіллі самотужки вивчав усі предмети за програмою середньої школи. Багато читав художню літературу, загинув взимку 49 року на хуторі Ходорівський біля села Байківці Великобірського району з бійцем Соколом. Кульпою Федором, родом з села Доброводи Барського району. Господарі брати на прізвище Місула застрілилися, щоб живими не попасти в руки більшовістських котів. На цих хуторах у Романи була дівчина, вчителька Тетяна Барабаш з села Ходача в Малі. Її арештували, засудили на 15 років каторжних робіт. Люди говорили, що вона дорогою на Сибир у поїзді вчинила самогубство. Та яка ж приємна несподіванка була для мене, коли цього року на свята водохрещення по дорозі на співоче поле вона підійшла до мене. Тепер вона заміжня по чоловікові має прізвище Левочка. Під час розмов пригадалися багато привоз тих часів. Роман з друзями довгий час перебував у сім'ї Лотовича Вая Ходорівських. У них була кривка, кілька разів я у цій криївці. Господарі були дуже хорошими людьми, патріотами. На сусідніх Шевченківських хуторах була також хороша сім'я сердюків. Ми заходили до них як до рідного дому. Син Латович Володимир Кожем'яка народився 26 року, загинув 28 листопада 47 році року на засідці в селі Стегніківці. Разом з Романом і Соком загинули брати. Месули, а в яких була Криївка. У серпні 46-го року самовільно відлучився з кущової групи боєць з села Мшанець Чумак Михайла Кравчук і протягом двох тижнів переховувався сам. У розмові зі мною Степ сказав, що тут немає нічого страшного, що чумак знову повернеться до нас. А тепер під впливом командира Бондаренка Степ вимагав віддати чумака під трибунал. Розумієте, що я очікав розстріл. Я спротивився цьому. Я сказав, що Степов прямовоч, що він занихає виховну роботу з кадрами і серед них послабила дисципліни. Перед тим як розстріляти чумака, треба розстріляти його степа. Мене підтримав Бух, але для чумака якась кара мусить бути. Ми послали його в південні села, район, щоб він виконав замах на когось з керівників більшовицької районної адміністрації. Тоді буде прощення. Він пішов у село Заруді, почекав майже два тижні, і як він сам висловився, думав повернутися нічим. Та в той час і в вересні в тому ліс в Крисі загинули бух і бойовік Береза Павло Черніхівський з хуторів Маніки. Чумах побоявся, що на нього той може впасти підозрений, бо він причетний до смерті друзів. Тоді він наважився навіть ціною свого життя виконати замах серед білого дня, незважаючи на те, що в селі були солдати і стрибки. Він пішов до сільради, застрілив там голову рай виконкому Голубченка та поранив начальника районного відділу МДБ Єрмакова. Сам щасливо втік до лісу, верхи на коні, чи відпряг від більшовістського війська. Загинув він у своєму селі взимку 48-го року. Оточений у хаті був поранений, щоб не попасти живим до рук ворога, дострілився. Прізвище господині скочило Єфросина Петрівна Чекіс застрілив її син Остапа, через деякий час СБ викрила агента, через донос якого загинули Бух і Береза. Це Сокіл, справжнє ім'я якого Лучанко Василь. Він народився 27-му році у селі Малашівці. Працював фін-агентом у райцентрі. Його батько був доносчиком. І наші есбісти знищили його. Тут друзі зробили нерозсудливий крок, прийняли сина знищеного нами агента до своїх лав. Невже вони подумали, що він захоче помститися за смерть свого батька? Щоб друзі повірили в його щирість, що кісти дозволимо вкрасти у фінвідділі 40 тисяч карбованців і видати їх нам. Друзі подумали, що для нього немає вже вороття, що за вкрадені гроші його судитимуть. Через свою довірля суворо поплатилися. За його доносом загинули Кримбуга і березі 17 повстанців з відділу Гордієнка у дідківському лісі повстане лісовик, відкрита кілька криївок. Командири Гордієнка та бійці походили зі східних областей України, їхні прізвища невідомі. Лісовік Ярослав Жеребний народився 15 року у селі Мшан, содружений, мав двох синів. Сім'я була вивезена на Сибир. Кілька місяців наприкінці 45-го року і на початку 46-х років Сокіл був біля мене. Чекісти планували з його допомогою зловити мене живим. Та на моє щастя прийшов Великобірський та інші райони. Шлюз. Конференція про ОДОУН. Після великої блокади більшовики оголосили про ліквідацію збройних банд українсько-німецьких націоналістів. Велика блокада не принесла більшовикам бажаних результатів. Незважаючи на втрату лавах УПА і підпілля ОУН, Підпілля зберегло свою організацію непорушеною. Усі клітини ОУН, як по вертикалі, так і по горизонталі діяли нормально. Збереглося головне командування УПА з усіма своїми відділами і окремими осередками. УГВР, політичний провід, УПА і підпілля продовжують свою діяльність. Провід українського визвольного революційного руху мусив зайняти відповідне становище і вирішувати, як діяти йому надалі у червні 46-му року скликана конференція про Одоун, яка обговорила міжнародне становище становище в СРСР і в Україні та опрацювала інструкцію про ОДУН для підпілля, згідно з якою треба продовжувати визвольну боротьбу і зберегти від знищення основні революційні сили. Таким чином, конференція про Одоун вирішила перейти з повстанської тактики на підпільне. Головне в цій Возз'єднання церков 6 березня 46-го року у Львові відбувся так званий синод греко-католицької церкви, на якому кількасот священиків оголосили воз'єднання Української католицької церкви з Руською православною церквою. І відтоді почалося переслідування тих священиків, які не приєдналися до Руської церкви. Питання так званого воз'єднання церков перебувала у руках органів держбезпеки при МВД МДБ, був відділ з релігійних питань, який очолював по Тернопільській області чекіст. Панчогін, священники називали його апостолом, була арештована і засуджена понад 1100 греко-католицьких священиків, між ними і мого брата Василя. Багато з них повмирали на каторжних роботах і в тюрмах знищено сім єпископів. Митрополит Йосип Сліпий просидів у тюрмі 18 років. Священики разом із заявою про приєднання до Руської церкви підписували заяву по, про співпрацю з органами держбезпеки. Зрозуміло, що не всі священики були активними агентами. Кожного разу чекісти били тих священиків, які на виклик з'являлися без агентурних матеріалів. Але ж були такі, які на своїй совісті мали десятки людських жертв і підрясою носили зброю. люди довіряли священикам діли з ними всякими секретами. Передусім старенькі бабусі цілували їм руки і розповідали все, що тільки знали про повстанців. У селі Токі священником був Іван Яцишин. Чекісти завербували його ще в 44-му році, коли обласний центр перебував у Черткові у зв'язку з тим, що Тернопіль був зруйнований під час війни. Мав агентурну кличку Сова. За його доносом вбито 17 повстанців, арештовано 63 цивільні людини. У селі Пеньківці зустріли його п'ятеро друзів. Про розмову з ними доніс НКВДістам у райцентрі Нове Село. Приїхали солдати у бою, повстанці загинули. 6 серпня 45-го року шестеро повстанців і одна дівчина заквартирували в церкві в селі Терпілівка. Туди їх пустив дяк. На другий день Ясишин відправляв богослужіння у тій церкві. Як сказав йому про повстанців. Після богослужіння священик повідомив про це органи держбезпеки. Солдати оточили церкву і розпочався бій. Щоб не мати втрати свого боку, вороги запалили церкву. Патріоти згоріли у вогні. Це Іван Паляниця, села Терпілівка, Роман Бугай, корні села Терпілівка. Ярослав, Жук села Токи, Рогачик села Ободівка, прізвище інших друзів невідоме. Для агентурної роботи Яцишин використовував також сповідь. В одній дівчині сироти в селі Токи заквартирували два підпільники на горищі під хлівом. Ополудні пригнав корову з пасовища пастушок родом зі східних областей, побачив їх і побіг повідомити сільраду. Поки приїхали НКГБісти, друзі втекли. Арештували дівчину, але під час катувань вона ні про що не призналася. Вони звільнили її тоді, звернулись до Ясишина за допомогою. Він при сповіді не мов її признатись, мовляв, чекісти побачать щирість і не будуть карати. В противному разі ЗСУ дівчина послухала його і під час другого арешту все розказала. Засудили її до 25 років каторжних робіт. Для того, щоб Яцишин здобув у людей довіру, чекісти застосовували досить примітивний прийом. Вони арештували зовсім невинних людей тоді за дорученням чекістів. Він клопотався про звільнення цих арештованих. Люди повірили у всемогутність Яцишина. І кожного разу, коли завдяки його втручанням арештованого родича звільняли, вони платили йому грішми, а то й золото. Сільські жінки повірили Яцишинові та не повірила СБ АУН. СБ арештували його під час слідства, намагався переконати їх, що він робив тільки добро, перераховуючи мене людей, яких завдяки його клопотанням звільняли з-під арешту. На запитання слідчого СБ, чим же він заслужив таку довіру чекістів, а опустив голову і мовчав. Його жінка говорила поміж людей, що він мав зброю під подушкою, і якщо б знав, що прийшли арештовувати, то стріляв би. У селі Ступки Тернопільського району жив залізничний робітник Василь Турчин. Агентом НКДБ став ще в 40-му році. У 46-му році чекисти взяли його на кількомісячні курси, на яких познайомили з актами церковних молебнів і послали священникам у село Малашивці Великоглибочського району. Оце, як він говорив проповіді на патріотичні теми, відправляв молебни за тих, що караються по тюрмах, концтаборах на засланні. Також молився за українське воїнство у НЕУПА. Бабуся вклякала на коліна, обливалася слізьми і на сповіді перед ворогом Урясі розкривала свою душу. Через кілька місяців наші особісти арештували його. Жінки проклинали підпілля за те, що забрала такого доброго отця. Селяни пам'ятають його до сьогодні. Цього року, коли я вже вийшов з підпілля, дехто з того села приїжджав до мене, щоб я об'єктивно висвітив їм ці все У села, у, села, у селі Маркопіль Заложцівського району. Тепер Зборівський район, агентом обласного управління МГБ. МДБ був священик на ім'я Град. Він вивчав богослови у Ватикані. Чекисти заслали в наші лави свого агента, і наші есбісти знали про це, щоб перевірити, як ворога дорожав свою агентуру. СБІСи послали цього агента арештувати грати. В дорозі вели між собою розмову, під час якої щоб переконався, що його арештував агент МДБ ем ем і сказав про це з бістом. Чекисти, друзі, вживали деякі жаргонні вислови. Люди, які мали сни, які мали з ними або з друзями контакти, мимоволі запозичували собі ті вислови. Наприклад, людей, які переховувалися від мобілізації на фронт ми називали запільниками, а чекісти акалотниками. За подібними жаргонними висловами град розпізнав, хто його арештував. У селі Старе Скала Скалацького ровня священик Емгебіст, щоб дискредитувати релігію під час богослужіння, голосив перекур, сам закурив і волів чоловікам те саме зробити. А он провалив широку політичну пропагандистську акцію проти насильного воз'єднання Української греко-католицької церкви проводили індивідуальну розмову зі священниками наприкінці літа на початку вересня 46 року. З деякими перервами я перебував у лісі Вертолеччина. У той час там були командир військового кругу Лісоня Бондаренко, районний провідник ОУН Степ, районний референт СБ Бух і надрайонний референт пропаганди Тарас. У той час на полях села Носівка зборівського району була Криївка, в якій лежав хворий воїн УПА родом з Ходорівщини. Щоб його відвідати, треба було переходити через міст на річці серед неподалік села Ренів. На цьому мості майже щовечора солдати робили засідки, і багато друзів гинули тут. Коли я чотирма друзями, друзям, друзями часово перейшов на другу сторону річки, то звелів трьом повернутися і через два дні пройти недалек від моста і спостерігати, чи не буде там засідки, бо ті ж ночі думав з одним повстанцем Кущимовим, острим Павлом Осяком, родом з Ігоров... повернутися від Хворова. Повертались ми здовж берега досі довго, і мені видалося, що друзі повинні вже тут, на другому березі, чекати на мене а їх чомусь нема. Про перехід через міст не могло бути й мови, я вирішив переплисти річку. На моє запитання, чи мій супутник вміє з плавати, він відповів, відповів ствердно. Інтернет-магазин сучасного мистецтва спротиву oilshop.com.ua представляє музично-культурологічний проект Лагідна українізація у супроводі антитоталітарного гурту Сталін унд Гітлер Капут. Пісні з альбому «А я не москаль виконує професор антропології Орест Лютий. Увага! Attention, attention! Запоріжжі підірвали бюста, то наші хлопці, патріоти з міста Суми, Падлюці Сталін валили дуста. Ти, Любомирчик, не штовхайся, а ти сенку помовчи, А ну мободя, подай гранатомер. Сорвали бюста в саду біля обкому, і замість бюста стоїть тепер намет. А в тім наметі комуняки знов рішають, як їм з бандитів поробить героїв, на те їм скажем комуняку на гілляку, і знов падлюку цих гранатами накроєм. Ти, Любомирчик, не штовхайся, а ти Зенко помовши. а ну, бабоня, подай гранатомет. Сорвали бюста в саду біля обкому, і замість бюста стоїть тепер клосет. Путін, чи то Гітлер, якесь гепешне, чи фашистське рило. Мочить сортірів комуністам, як заразу, щоб реваншистам неповадна пила. Ти, Любомирчик, не штовхайся, а ти сенку помовчи, а ну, мободя, подай гранатомет. Зорвали бюста в саду біля обкому і встановили Шевченку. мор. anywhere. Я сумнівався у щирості його відповіді, бо знав, що він родом з Ігровиця, де немає річки, тому він не мав можливості навчитися плавати. Я роздягся до гола, щоб перевірити глибину, перейшов річку впоперек. Вода сягала мені по плечі. Тоді вернувся, забрав одяг і зброю та з піднятими вгору руками перейшов на другий берег. Тепер звелів другою перейти річку. Він був дещо нижчий від мене, і вода не могла сягати йому вище шиї. Та він зробив крок у бік, і там було вже глибше, скрикав на весь голос, зник під водою. Одяг випустив з рук. Я стрибнув у воду, витяг його і мокрий одяг на берег. Друзі ще довго насміхалися з нього, як з новоявленого підводника. У своїх спогадах повернувся ще до осені 45-го року. Тієї осені війська НКВС робили проти нас великі наступи. Війська пресувалися переважно на підводах, бо після війни бракувало їм автомашин. Одного дня сіджу я на узліссі біля хуторів манюки, недалеко від райцентру заложці, і спостерігаю на за рухом на шляху. Віддалено від лісу 50 метрів. Під'їхали кількадесят підвод солдатам, які співали українські пісні на городі. Вербарісно, мимоволі з моїх очей покатілися сльози, подумав я тоді. Про такого воюють мої брати темні. Як же більшовиком вдалося обманути вас, що ви не можете зрозуміти, де правда і де брехня? Цей епізод запам'ятався мені на все життя. 10 жовтня під час збройної сутички з ворогами і в лісі біля села Мішанс був вбитий рядовий член ОУН Гонта, Кравчук Олекс, родом з села Мішанець. Його труп солдати привезли до села і в присутності його жінки знущались над ним. У цьому лісі познайомився з двома читовими у сотні сотні упа, бурлаки, чорного дзвоном і кавкою. Дзвін походив з Перемишлянщини у мирний час працював столяром у Львові. Після розформування сотні займав пост кущового ОУН у Зборівському районі. Загинув на початку 47-го року у селі Кіданці. Кавка Степан Лазута родом із Засяння. Під час німецької окупації працював українським поліцеєм у селі Канюші. Кроватинского району загинув 85 року у селі Мала Березовіця з Березького району від власної гранати. Запали в радянських гранатах прикріплялися тонкими дротиками, що лег... легко протиралися, і внаслідок цього граната вибухала. Знаєш, такою смертю загинуло кілька друзів. На хуторах Хоми я зустрівся з куріним політвиховником Єремуга, з яким я познайомився ще навесні того ж року в лісі біля села Прошова. Його прізвище Сердюк Юліан народився у 13-му році у селі Шляхтинці Великобірківського району. В 33-му році став членом ОУН, за що був кілька разів арештований польською поліцією. Він був веселим, жартівливим і дуже товариським. З ними був в дружніх стосунках. Загинув 3 листопада 1946 року у бою на хуторах. Чагарі Великоглибочівського району разом з читовим командирами сотні бурлаки Дубом і Горішнім. Після смерті провідника ОУН Великобірського району В'ятича довгий час цей пост був вільний. Спочатку над районний провідник ОУН Олесь призначено той пост двох людей Сірова та Марка. та Таке двовладдя нічого хорошого не дало. У них були різні характери, часто між ними виникало непорозуміння. Тоді Олесь прислав на пост районного провідника Романа з Великоглибочиського району. Це Касель Петро народився 20 го року в селі Івачів Горішній. У своєму районі під псевдонімом Остап займав пост районного провідника. Пізніше був заступником надарайонного референта пропаганди був надзвичайно відважний, ініціативний і ризикований. Одного разу з трьома друзями зробив наскок на станицю стрибків у сіли Скоморохи, розбров їх, застрілів коменданта, розброїв спіртзавод, спирт випустив з цистерни. Люди відрами несли спирт вдома. У підпіллі самотужки вивчав усі предмети за програмою середньої школи. Багато читав художню літературу. Загинув взимку 49 року на хуторі Гая, Ходорівський біля села Байківці Великобірського району з бійцем Соколом, Кульпою Федором, родом з села Доброводи Дбаровського району. Господарі братини прізвище Місула застрілилися, щоб живими не попасти в руки більшовістських катів. На цих хуторах у Романи була дівчина, вчителька. Тетяна Барабаш з села в малі Її арештували, засудили на 15 років каторжних робіт. Люди говорили, що вона дорогою у Сибир у поїзді вчинила самогубство. Та яка ж приємна несподіванка була для мене, коли цього року на свята водохрещення по дорозі на співоче поле вона підійшла до мене. Тепер вона заміжня по чоловікові має прізвище Левочка. Під час розмов пригадалися багато пригостих часів. Роман з друзями довгий час перебував у сім'ї Лотовича в гаях Ходорівських. У них була Криївка, кілька разів перебувало у цій Криївці. Господарі були дуже хорошими людьми, патріотами. На сусідніх Шевченківських хуторах була також хороша сім'я сердюків. Ми заходили до них як до рідного дому. Син Лотович Володимир Кожем'яка народився 26 року, загинув. 28 листопада 47 році року на засідці в селі Стегніківці. Разом з Романом і Соком загинули брати Мисули, а у яких була Криївка. У серпні 46-го року самовільно відлучився з кущової групи боєць з села Мшанець Чумак Михайла Кравчук і протягом двох тижнів переховувався сам. У розмові зі мною Степ сказав, що тут нема нічого страшного, що чумак знову повернеться до нас. А тепер під впливом командира Бондаренка Степ вимагав віддати чумака під трибунал. Розуміється, що його чекав розстріл. Я спротивився цьому. Я сказав, що Степов прямо в очі, що він занихає виховну роботу з кадрами і серед них послабла дисципліна. Перед тим як розстріляти чумака, треба розстріляти його степа. Мене підтримав Буг, але для чумака якась кара мусить бути. Ми послали його в південні села, район, щоб він виконав замах на когось з керівників більшовицької районної адміністрації. Тоді буде прощений. Він пішов у село Заруді, почекав майже два тижні, і як він сам висловився, думав повернутися нічим. Та в той час і в вересні в тому ліс в кризі загинули Бух і бойовік Береза Павло Черніхівський з хуторів Маніки. Чумах побоявся, що на нього той може впасти підозр, ніби він причетний до смерті друзів. Тобто тоді він наважився навіть ціною свого життя виконати замах серед білого дня, незважаючи на те, що в селі були солдати і стрибки. Він пішов до сільради, застрілив там голову рай виконкому Голубченка та поранив начальника районного відділу МДБ Єрмакова. Сам щасливо втік до лісу, верхи на коні, що відпряг від більшовістського війська. Загинув він у своєму селі взимку 48-го року. Оточений у хаті був поранений, щоб не попасти живим до рук ворога. Дострілився. Прізвище господині скочило Єфросина Петрівна. Чекіст застрілив її сина Остапа. Через деякий час СБ викрила агента. Через донос, якого загинули Бух і Береза, це сокіл, справжнє ім'я якого Лучанка Василь. Він народився 27-му році у селі Малашівці. Працював фінагентом у райцентрі. Його батько був доносчиком. І наші есбісти знищили його. Тут друзі зробили нерозсудливий крок, прийняли сина знищеного нами агента до своїх лав. Невже вони подумали, що він захоче помститися за смерть свого батька? Щоб друзі повірили в його щирість, що кисти дозволимо вкрасти у фінвідділі 40 тисяч карбованців і видати їх нам. Друзі подумали, що для нього немає вже вороття, що за вкрадені гроші його судитимуть. Через свою довірля суворо поплатилися. За його доносом загинули Крімбуга і Бересі 17 повстанці з відділу Гордієнка у Дідківському лісі. Повстанець лісовик. Відкрита кілька криївок. Командир Гордієнка та його бійці походили зі східних областей України. Їхні прізвища невідомі. Лісовік Ярослав Жеребне народився 15 року у селі Мшан, содружений, мав двох синів. Сім'я була вивезена на Сибир. Кілька місяців наприкінці 45-го року і на початку 46-х років Сокіл був біля мене. Чекісти планували з його допомогою зловити мене живим. Та на моє щастя, я перейшов у Великобірський та інші райони. Шлюз. Конференція про ОДОУН. Після великої блокади більшовики голосили про ліквідацію збройних банд українсько-німецьких націоналістів. Велика блокада не принесла більшовикам бажаних результатів. Незважаючи на втрату лавах УПА і підпілля ОУН, підпілля зберегло свою організацію непорушеною. Усі клітини ОУН, як по вертикалі, так і по горизонталі діяли нормально збереглося головне командування УПА з усіма своїми відділами і окремими осередками УГВР, політичний провід, УПА і підпілля продовжують свою діяльність. Провід українського визнання революційного руху мусив зайняти відповідне становище і вирішувати, як діяти йому надалі. У червні 46-му року скликана конференцію про ОДОУН, яка обговорила міжнародне становище, становище в СРСР і в Україні та опрацювала інструкцію про ОДОУН для підпілля згідно з якого треба продовжувати визвольну боротьбу і зберегти від знищення основні революційні сили. Таким чином, конференція про ОДУН вирішила перейти з повстанської тактики на підпільне. Головне в цій тактиці читаємо в інструкції. Це політична пропагандистські дії, спрямовані на поширення революційних дій. Б. На оборону ідейно політичних і програмових положень української революції від закидів ворога. В. Безпощадне поборювання державних політичних та соціально-економічних основ ворожої системи як реакційних і шкідливих. У зв'язку з цими інструкціями в липні 46-го року головний командир УПА генерал Тарас Шупринка проголосив відозву головного командира УПА, який стверджував, що сьогоднішній момент це момент переходу з одних форм боротьби на інші. Згідно з наказом ГК ОПА, більшість повстанських відділів розформована і поповнена бійцями ОПА. Підпільну мережу ОУН. Відділи ОПА, Рой і Чоти продовжували діяти тільки в Карпатах і на Полісі. Отже, від другої половини 46-го року на перший план у визвольної боротьби <clears throat> проти більшовицьких окупантів висувається збройне підпілля. Боротьба методами збройного підпілля не була звужуванням визвольної боротьби. Вона була тільки згортанням збройної боротьби військовими з'єднаннями і рівночасно була поширенням визвольної боротьби в політичній, економічній, соціальній та культурній ділянках. У цих змінних умовах боротьба мусила вестись у більші конспірації. Глибока конспірація змусила повстанців перейти жити в Криївки, звідти вести антибольшевістську боротьбу. Незважаючи на страшний більшовицький терор, і тут народ прийшов, прийшов нам на допомогу. Люди дозволяли нам у своїх будинках купати криївки. Якщо в теплі пори року можна користуватись кривками в полі і у лісі, то взимку переважно кривками в селі. На відкритій місцевості взимку тепле повітря з кривих виход. Вентиляція дуже помітна, як дим коміном. Копала кривку площу 2 на 2 метри висотою 1 метр 80. Стеля покрита землею в півтора 2 метри. Всередині кривки вміщали стіл кількість стільців, двоповерхове ліжко на чотири особи. Для документів і книжок копали в стіні нішу. Біля входу робили вузький коридорчик для зберігання параші. В полі на відкритій місцевості треба було викопати і замаскувати кривку на одну ніч. Умови більшовіцької окупації були такі, що якби не було збройного підпілля то через який час запізно було б говорити про самостійну Україну. Нове покоління виросло б в умовах офіційної ворожості до ідеї самостійної самостійної України. Воно стало б проти борців за самостійну Україну. Боротьба збройного підпілля проти більшовицьких окупантів велася усіма можливими засобами, живим і друкованим словом, живим прикладом геройської постави, бійців організаційної роботи. Вона боронила український народ перед знищенням не тільки фізичним, але й духовним. Вона карала більшовицьких бандитів за злочини супроти українського народу, боролася зі зрадою і вислугуванням ворога. Вона намагалася втримати організаційну структуру руху і готувала ґрунт для революційної боротьби в майбутньому перед світом боротьба збройного підпілля заманіфестувала волю українського народу жити вільним і незалежним життям у власній ОССД. У своїй ідейно-політичній роботі проти більшовизму збройне підпілля досягло значних успіхів. Найкращим показником цих успіхів є підпільна література АУН і УПА. Вона свідчить про зміст і засіх ідейно політичної офензиви збройного підпілля проти більшовизму. Підпільна література дуже різнорідна за своєю формою, за своїм змістом. Поруч поважних публікацій були збірки сатири, поезії, драми, описи боїв, спогади, хроніка, листівки, короткі гасла та найбільшої популярності набули повстанські пісні. Багато з них стали загальнонародними. В похідній пісні сотні упа Орли, що діло на півдні Теребовлянському району, виділяється великий патріотизм повстанців. Десь далекого рідня виглядає щодня і чекає дівчина Росява. Нам дорожчий той дім, що потрібний усім, українська соборна держава. В ліричних піснях оспівується любов як до своїх коханих, так і до України. Їдь же, мій милий, у нашу упа, вернеш у славі знову твоя, за смерть і руїни та сльози кругом, помсту несити червоним катам. Життя для вкраїни ти не жалій, з волею вернеш, будеш ти мій. У похідній пісні упа є заклик продовжувати боротьбу проти більшовиків. Мчіться коні швидше, швидше, мчіться коні вдалину. Поки кат червоний дише, не спинайтесь у бігу. Однією з найбільших політичних акцій підпілля була боротьба за душу української молоді. Більшовицький режим звертав свою найбільшу увагу на молодь і намагався викорінити з неї всі національні почуття та виховати її яничарами. Впливом більшовіцької школи і організації молоді, піонери комсомол. Підпілля протиставило власні впливи через е, спеціальну підпільну літературу, через власну героїчну поставу, через боротьбу. Видавалися журнали ідеї, чин на чатах, на зміну. За волю України, сторічний журнал Хрін з епіграфом під землею виростає, кого треба припікає. Боротьба за душу української молоді включала спеціальні акції, такі як шкільна акція проти участі української молоді в піонерських і комсомольських організаціях, акція проти зрадництва, акція проти вживання макшанської мови. За своїми наслідками найважливішою була шкільна акція, було видано звернення слово до вчителів, братів із Східної України. Це звернення стало ніби методичним пособником для навчання в українській школі. Допомога голодуючим в другій половині 46-го і в першій половині 47-го року на перший план висувається акція допомоги, допомоги голодуючим зі Східної України, незважаючи на те, що сільське господарство було знищене війною. А в 46-му році був не вражає. Грабіж колгоспів продовжувався за кордон України, так звана народна демократія. Задарма було вивезено 1,7 мільйона тонн зерна. Пам'ятаю, що в Польщі вивезено 500 тисяч тонн зерна, в Чехословаччину 400 тисяч тонн. У Варшаві їли булки з українського зерна, а в Україні лютував голод. Сотні тисяч, якщо не мільйони наших східних братів подались на Західну Україну шукати порятунку. У УГВР АУНУПА звернулося з відозвою до західноукраїнського народу. Прийти на допомогу голодним великим накладом видруковано слово до бортів українців східних областей, в якому роз'яснювалися причини голодомору. Народ західних областей відгукнувся на відозву підпілля і ділився зі своїми голодуючими братами, чим тільки міг. Якби не допомога Західної України, то наслідки повоєнного голоду, напевно, були б не менш жахливі, ніж у 30-х роках. Свої антинародні дії більшовицька пропаганда прикривала волею радянських людей. Мовляв, радянські люди свідомо відмовляли собі в найбільш необхідним, простягаючи братню руку допомогу іншим народам. Щоб перешкодити єднання українського народу, чекісти вдавалися до різних провокацій, навіть до вбивства голодних під маску бандерівців, як, наприклад, малих ходачків Тернопільського району. Ми майже щоночі зустрічалися з голодними братами на полях у лісі над річками, давали їм матеріальну допомогу та намагалися встановити з ними контакт. Та розмови з ними не клеїлися, більше мовчали, мабуть, боялись провокації. Одного разу на полях села Козівка Великобірківського району серед білого дня повстанець Дер Микола Потіха чекав на зв'язкового що мав прийти із села. Дорогу підійшов обдерти до пояса голо... голий, голодний. В руках тримав сирочку і давив Воші. Наближчись до повстанців, відразу почав проклинати Сталіна і більшовістську владу. Повстанець зрозумів, що перед ним стоїть провокатор, який не боїться перед знакомою знайомою людиною проклинати большевиков. Повстанець виніс з кишені зброї і повів його до друзів, що перебували недалеко до на пасіці. На допиті виявилося, що то був капітан Тернопільського обласного управління МДБ. Шлюз. Провокація ворога. Я вже згадував про деякі агентурні та провокативні дії ворога. Та в 46-му році ми зустрілися з неймовірними фактами діяльності більшовістських органів безпеки біля 612 14-річних підлітків із східних областей чекісти зібрали у Венеції на шеститижневий курси, на яких навчали їх агентурної роботи. Після курсів дітей піддали дезінфекції, послали в села Тернопільщини. Під виглядом пастушків провадити розвідку проти українського підпілля. Вдома такі діти боялися вийти вночі з хати, задовольнити фізіологічні потреби. Батьки мусили виводити їх на двір. А тут чекисти посилали їх уночі в ліс, у поля, на роздоріжжя підглядати за рухом повстанців. Можна собі уявити, скільки страху переживали вони, сидячи вночі в кущах. При появі повстанців діти в першу мить інтенсивно хотіли рятуватися втечі. через що себе зраджували, попадали в руки друзів. В селі Козівка Великобірківського району друзі витягли такого підлітка з кущів на роздоріжжі і повели його до Криївки. Під час допиту він ні в чому не признавався. Серед друзів був один, що добре розмовляв російською мовою, і переконав його, що він також був агентом, але повстанці зловили його. Та він покаявся в усьому, признався, його простили. Тоді хлопчина розповів усе, як його завербували в агенти. Після допиту друзі попросили його заспівати якусь пісню. Він заспівав російську пісню Ой там в лісу при доліні. Там поють соловії, які закінчуються такими словами І роднину знай, де могила моя. И родные не узнают, и никто не придет, только ранней весной соловей запоет. У друзі з'явилися сльози на очах. До чого ж більшовицьке КТ постолище посилало дітей на явну смерть? Такий пастушок був у селі Саджавки Грималівського району. Один з друзів передягнувся у форму капітана МДБ і пішов до нього. Пастушок перед капітаном став на струмка і по-російськи доповів йому про свою агентурну роботу. Опісля пішли і в ліс, і по дорозі натрапили на табір повстанців. Він стрибнув на одного підпільника, однією рукою вхопив його за горло, а другою б'є по обличчі і каже, товариш капітан, стріляє. Как же я буду стріляти? Ведь уб'ю же тебе. Не жалій мене, стріляє. Через деякий час чекісти відкликали тих дітей. Важка та безкомпромісна боротьба у Неупа проти гітлерівських та більшовицьких окупантів і польських шовіністів здобула симпатію широких верств українського народу, стала відомою у світі, принесла українському народові репутацію як народу нескореного вололюбного. Тому різношерсті вороги, а в першу чергу більшовицькі кати, намагалися своїми провокаціями, поплюженням, фальсифікацією, інсинуацією протягом століття скомпрометувати перед українським народом і чужинцями українських патріотів, бандеру, бандерівців. як колись Мазепу і мазепинців, Петлюру та петлюрівців показували як найбільше запеклих бандитів. Советские солдаты, сыны России, Войны топтали пыльные тропы, Брали Вену, Берлин и Варшаву, лаская друг друга, спасали Европу. Любовь — это страшная сила, рвет стереотипы, сметает препятствия. Петя и Гаврик любили друг друга, били фашистов и были счастливы. Они испытали робкую нежность с первого момента прибытия в армию, когда на фронт ушли добровольцами и мыли спинки в солдатской бане. Любовь их нашла в окопах Сталинграда Во время прорыва к тракторному заводу Укрывая друга от осколков снарядов Петя трахнул Гаврика в жопу Это случилось в огромной воронке Возможно даже от бомбы фугасной Страсть накрыла героев фронта Спасла их обоих от смерти ужасной Не зато воевали деды чтобы именем великой победы убивали людей Донбасса. Рашистские победорасы. Они любили друг друга в окопах, руинах, землянках на берегу Волги, укромно укрывшись от вражьего ока Ласкали друг друга, как дикие волки Под Курском ласкали, Одессой и Нарвой Под Ригой, Прагой и Нарафаминском Обильной любви они предавались спасенной Софии Киеве, Минске звенели медали рвалась портупея, трещала ХБ Да, так делали деды, на запад и взад, на запад и взад Перли друг друга солдаты победы, плечом к плечу В строю железном метали штандарты с паучьей свастикой Под ножью ленинского мавзолея Кадры хроники, живая классика Советские солдаты, сыны России Войны топтали пыльные тропы брали Вену, Берлин и Варшаву, лаская друг друга, спасали Европу. Не за то воевали деды, чтобы именем великой победы убивали людей Донбасса. Рашистские победа расы кладбище Сталина в Георгиевском зале Кремля Краснозвездного. Потом же, упившись трофейной Мадерою, вождь соблазнил командарма Буденного. Скажите сказка, все ложь, не болится все. Суки порочат нам память про дедов. Что, неприятно историю слушать? про пидорасов Великой Победы. Да, пидорасы, все те, кто прикрывшись знаменем алым с кровавой звездою, вновь убивает под именем мира, мир разрушая новой войною. Будьте вы прокляты, раши подонки, Москва московской орды недобитые твари Недолго осталось, и плюнут потомки в ваши имперские лживые хари Не за то воевали деды, чтобы именем великой победы Убивали людей Донбасса Рашистские победа расы не за то воевали деды, чтобы именем великой победы убивали людей Донбасса. Рашистские победа расы Цілі батальйони НКВДістів діяли на теренах Західної України, видаючи себе за відділи УПА. В своєму звинуваченні більшовизму я наведу кілька незаперечних фактів провокації, Ще їх чинили більшовицькі людоїди в Тернопільській області. Ще у грудні 39-го року чекісти спровокували у Збаразькому районі антирадянське повстання, закликали громадян з йти до Збаража, прогнати радянських чиновників і а там він зустрілися збройні солдати. Сотні селян зазнали арештів, терору, багато хто з них ніколи не повернувся додому. Під час німецької окупації більшовицькі партизани і підпільники своїми провокаційними діями викликали зі сторони гітлерівських каральних органів репресії над мирними українськими громадянами 28 квітня 43 року. У селі Молотків Лановецького району була вбита українська сім'я, господар Мацюк, його заміжна донька і її двоє діточок. Чоловік доньки був поляк на прізвище Брант, який працював у німецькій адміністрації. Повернувшись з, з роботи додому, він побачив біля своїх мертвих жінки і дітей. Документ на ім'я Степана Нікончу, Нікончука, жителя села Молотки, воїну упав. Бранд повідомив німецькі каральні органи. Гауп штурмфюрер Фостер, що керував коральним батальйоном, вирішив знищити українські родини, чи сини були в повстанцях. Таких родин було 19. Того ж дня в селі квартирували два герої повстанців і сотні гонти. Не маючи змоги непомітно вийти з села, оскільки воно було точно німецькими солдатами, Повстанці прийняли бій, гітлерівські кати запалили село. Горіло село, горіли живцем, замки в кузню, люди. Того страшного дня загинуло 617 мешканців села, між ними і священик Яків, Юхновський та 62 повстанці, яких згодом поховали в окремій братській могилі. За деякий час до рук повстанців потрапив чекіст, від якого дізналися, що трагедія в Молоткові сталася внаслідок провокації. Сім'ю Бранта знищила група нкведістів з партизанського з'єднання Антона Одухи, що діяла в Славутських лісах Хмельниччини, Хмельницької області. Мета провокації не скувати німців на Бандерівці, документ на ім'я Некончука, що лежав біля убитих, був підроблений, адже повстанці не тільки не носили при собі документів, але замість справжніх прізвищ користувалися псевдонімами, щоб не піддавати репресіям своїх родичів. У 44-му році в околицях села Антонівки у Шумському районі під маску загону УПА діяла провокаційна група, яку очолював капітан НКВ Соколов під псевдонімом Бистрий. В осінь того ж року він закликав 15-17-річних підлітків вступати в УПА. У долині біле біля села Людвище зібралося біля 150 добровільців. їх оточили війська КВС і всіх розстріляли. 13 вересня 44 року біля села Панасівка Зборівського району відбив, відбувся бій трьох сотень УПА під командуванням командира меча Сокола Дуна з військами НКВС. У бої загинуло 60 повстанців. У червні 93-го року офіцер польської контррозвідки Степан Соловей, уроджений з села Кривчики з Бараського району, розповів, розповів мені, що в боротьбі проти ООН УПА польські органи безпеки діяли спілі з радянськими чекістами. 46-го року у Кременівському районі радянські польські війська держбезпеки під маскою воїнів УПА натрапили на курсантів. Старшинської школи упав, вночі всіх 40 курсантів ворога знищили і трупи закидали в криниці, що знаходилася між селами Кушлин і Кривчики Кременецького району та селом Викн... Вікнини з Барського району. У 1989 році чекісти планували витягти останки воїнів УПА та показати людям що це бандерасці знищили тут невинних цивільних людей. Мабуть, бурхливі події того часу перешкодили їм здійснити їх ці намери. Навесні 46-го року, однієї неділі ввечері, до села Цинева Козівського району під маскою повстанців прибув відділ чекистів з тризубами на кашкетах з сині жовтими прапорами. Солдати були добре озброєні, мали кулемет, автомати, гранати. До них приходили сільські підпільники, дівчата зв'язкові. Сільська молодь, провокатори перебували в Ценеві цілий тиждень. Вивчивши ситуацію, що де робиться, відділ покинув село, а через два тижні в Ценеві та інших селах війська НКВС зробили велику облаву. В цій облаві брали участь і ті, які ще недавно квартирували в селі під маску повстанців передягнені тоді вони викликали довір до себе, тепер їхньому розгулу не було меж. 68 односельців та повстанців із сідіх сил загинули від рук червоних бандитів, крім того, арештували і вивезли на Сибир. Багато цивільних людей, жителі села Ценів, Баран, Микола, Йосипович. і Байко Іван Степанович намагалися непомітно вирватися із села. При перестрілці їх поранили. Ще живих прив'язали до конячих хвостів і волочили селом. На їх змасакровані трупи неможливо було дивитися. У 1946 і 1947 роках сотні тисяч, якщо не мільйони, голодних братів із східних областей України приїжджали в Західну Україну за хлібом. Серед голодних було чимало чекістів, щоб викликати ворожнечі між українцями обох частин. Чекісти не один раз чинили вбивство голодних влітку 47-го року на полях біля села Козівки Тернопільського району. Друзі зловили покритого коростою. Завашиленого чекіста капітан Тернопільського обласного управління МДБ. На жаль, його прізвище не пам'ятає. В секретній інструкції МДБ УРСР Зазначалося, що агентурно-бойові групи виправдовують себе. Ці групи дають неоціненну допомогу щодо розшуку ліквідації ОУНівського підпілля та УПА. Спеціальні агентурно-бойові групи успішно діють тоді, коли їх підбирають з місцевих жителів, які добре знають місцеві звичі мову життя, знають мову, знають практику і методи роботи СБ та не розшифровані своїми зв'язками як з органами МДБ, так і з радянськими органами взагалі. У Ковчинцях діяла спецшкола, така агентурна група у 48 му році повісила в лісі біля села Товсте Кусятинського району зовсім невинного 30-річного юнака. Тільки за те, що його дядько Кокольський Богдан Крилатий перебував під підпіллі. Ці агенти мали кривки в лісах і деякі і деяких е, селах, таких як Гаї Великий біля Тернополя і Конопківка Тер... Тербовлянського району. Вони під маскою бандерівців арештовували людей, яких підозрювали у співпраці з повстанцями. В криках піддавали їх жорстоким тортурам. Жертви думають, що вони знаходяться в руках підпільників, намагалися фактами переконати катів, що вони не більшовіцькі агенти, а бандерівські симпатики, чого від них і домагалися. Дівчата жінок часто гвалтували. З етичних міркувань називаю прізвище жінки, яка була зґвалтована агентами в Тербовлянському лісі. У 48-му році друзі зловили такого агента на прізвище Комар. Імені не пам'ятає села Чернихівці з Барського району. На допиті він признався, що група перебуває у селі Конопківки, Конопківка. Друзі гранатами знищили їх усіх десятьох, коли вони вечеряли. Сотня гантів НКВС НКДБ ще під час німецької окупації під вигляд полонених та втікачів з концтаборів проникали в ряди АУН УПА та робили свою чорну справу. Я розкажу вам тільки про три випадки з протибольшевістської сім'ї у селі Вірлів з Борівського району проходив Андрій, прізвище не пам'ятаю, у 40-му році, перебуваючи в Червоної армії, здобув спеціальність дивізійного радиста. Під час війни був перекинутий у німецький тил, щоб звідти проникнути в лаву ОУН. У підпіллі отримав завдання налагодити підпільну радіостанцію. Завдання не тільки не виконав, але е, і радіоапаратуру при його сприянні захопили чекісти. Зв'язок з ворогами тримав при... через своїх батьків. Одного разу до його батьків зайшов незнайомий чоловік і запитав, чи не можна в них напитися холодної води. Батько відповів, що в них є є не дуже холодна вода. Це був пароль. У той час у хаті була сусідка. Це запитання і відповідь здавидались їй підозрілими, тому вона про це повідомила повстанців. Друзі арештували Андрія. На допиті він признався про свою агентурну роботу на користь ворога. В другій половині 46-го року наша служба безпеки попрацювала на славу і очистила наші лави від усяких ворожих елементів, які пропхалися до нас на початку боротьби. Чекисти не могли погодитися з таким явищем, навіть свідомо жертвували цими людьми, щоб будь-якою ціною пролізти до нас. 27 березня 47 року був убитий начальник Рогатинського РО МДБ Івано-Франківська область, капітан Аносов. Його убив агент МДБ ОС... ОСРР е Дуги Михайло Йосипович на кличку сороку родом з села Дички Рогатинського району. Наказ вбити Носова довго отримав від працівника МДБ УРСР. Сверцова з метою полегшити йому здобути в нас довіру, пропхатися у наші ряди та вбити надаренного провідника СБ ОУН Вія Євгена Смика. Євген Смик Вій, родом з села Жовчик Руатинського району, мій гімназійний однокласник, студент Львівського політехнічного інституту. Через неї не з нашого боку цей план ворогам вдався. Друзі арештували Догова. На допиті він зізнався, що аби пролізти в наші лави, Сверцов дозволив йому йому вбити навіть 50 бійців або 10 офіцерів МДБ. Начальник Івано-Франківського обласного МДБ майор Бугаєв дав догому в нагороду за атентат на вії 5 тисяч карбованців. У селі Петрівки біля Тернополя живе агент МДБ Гуцал Тарас. Він родом з Козівського району, син сільського вчителя. За німецька окупацію один рік навчався у Львівському медичному інституті. У 43-му році вступив до дивізії СС Галичина. Після поразки в бою під бродами попав під Піляун. Спочатку працював під псевдонімом Леонід у нашому ОЧХ санітарам, а від 47 року поміщиком референта пропаганду у Збара з Комунадорайоні незважаючи на те, що він пройшов військовий вишкіл німецької армії, виявляв надзвичайну недисциплінованість. Дуже часто між ними і друзями виникали гострі чвари. У жовтні 50-го року друзі доповіли мені, що він підслуховував мою розмову з іншими підпільниками. Такі речі в підпіллі не дозволялися. Тим самим він викликав до себе підозру через Кілька днів я викликав його до себе, до лісу біля хуторів остра могила. Він розумів, що на нього за це чекають неприємності. До мене він йшов з іншим повстанцем Максимом, Гориславом Пастушенком, родом із села Лисичинці Волочинського району. Дорогою він вистрілив у голову Максима, але куля в мозку не зачепила. Максим якийсь час полежав непритомний. Пізніше, притомивши і не знаючи, що з ним сталося, пішов додому. На другий день Леонід прийшов на місце зустрічі з чекістами. Тут вони вбили повстанця Яра, Щербатяка Мирослава родом з села. Кошляки під Волочиського району, другий повстанець Ігор Степан Косів, Костів, родом із села Товста Грималівського району, зумів вирватися з оточення і повернувся до мене та розповів, що він пережив на зустрічі з Леонідом. Мені ще вдалося попередити деяких друзів в селі Богданівка Підволочиського району в господарів Віт, Вітик була кривка, в якій перебувала наша секретарка Славця, Ярослава Кернична із села Чернихівці. Леонід викликав її на двір. І тут чекісти скрутили її руки і забрали з собою. Її засудили на 25 років тюрми. Леонід з провокаційною групою ще до 52-го року ходив районами Тернопільської та Хмельницької областей людей, які мали з нами зв'язки, піддавав на провокації. У 44-му році Марія Антонюк Октович, народжена 26-го року, в селі Білокрониці Кременецького району працювала вчителькою. В селі Жолоби того ж району. Рядом з не, рядом, разом з нею у школі працювали ще дві дівчини із східних областей Катя Владімірова та Іра Растор Гуєва. Вони втрьох жили в одній квартирі одного вечора, коли вони перевіряли зошит, в хату зайшли двоє військових і забрали двох дівчат-східнячок. Через кілька днів замордовану Іру знайшли під куп куп куп купою хмизу в ближній лісопосадці. Катя вдало, вдалося вирватися з рук бандитів і втекти. Довгий час приховувалася. Зараз живе в східних областях України. За кілька тижнів Марія, вчителька західнячка, поїхала в райвно, коли стояла зі знайомим біля входу, побачила, як із сусідів форіт. Там знаходився районний відділ міліції. Вийшов один з тих військових, що забрав, забрав східнячих на, на страту. Це був слідчий районного відділу НКВС, якось відомо в окрузі садист, що під час слідства забивав людям у пальці цвяхи. Ця Марія перед своїм учителюванням працювала друкаркою у штабі УПА Південь. Однієї ночі 44-го року спецзаїн НКВС, приділений на повстанців, прийшов до голови сільради загородні біля Вишнівця. Солдата викликали його в хати, що показав їм дорогу до села Залісці За стодолу його застрілили. Вранці приїхали ті ж самі же форми чекістів, привезли труну, духовий оркестр, справили величав похорон. бідкаючись, говорили. Посмотрите, что делают эти бандеровцы бандиты. І свідчень Олександра Мазура з Кременця. Осінню 45-го року у селі Кімната Кременецького району спецзагін НКВС йшов уночі до хати Віри Білобородової. Передягнена бандерівців, бандити стали вимагати, щоб вона вона несла записку до Остапа, керівника місцевої боївки ОУН. Відчуваючи, що це не повстанці, Віра відмовилася. Тоді провокатори вивели її під ворота, цілу ніч били, примушували до покоманди лягати в болоті, стріляли з автомата над головою. В той час четверо дітей кричали в хаті. Віра записку все-таки не понесла перед світанком вороги залишили її спокою. В обідню пору наступного дня прийшли знову ті ж самі у формі НКВС і питали її, чи не були в неї бандерівці. Віра розповіла, що були, промовчавши, що в бандерівців впізнала вона чекістів. Дуже важливою ділянкою політичної боротьби збройного підпілля була боротьба зі зрадою і прислужництвом українського населення. Вона велася дуже обережно і до суворих заходів підпілля приступала після чисельних попереджень. Шлюз. На посту над районного провідника АУН. У 47 му 47-му рік ми війшли з великими втратами в кадрах. Про деякі втрати різних рівнів я згадував вище. Дуже часто не було було кому заміняти. У Чеха в нашій крузі був знищений майже повністю. Частина була арештована, інша загинула. У Чеха перестав відігравати свою лікувальну роль, бо вже була, бо не було кого лікувати. Бою ворога оточували наші невеличкі групи, які були преречно повно знищені. Хто не загинув під від кулі, а був поранений, або не міг порватися з оточенням, закінчив самогубством, щоб не здатися живим у ворожі руки. Провідник АУН з Барського надрайону Чуйкевич Шевчук Ростислав загинув у жнива 47 го року у бою. на хуторах, куляє поле біля села Богданівка Підволочівського району. Він народився 22 року у селі Кошляки Новосільського району. Перебував у дивизі СС Галичина після поразки під Бродові пішов у підпілля. В 46-му році призначений провідником ОУН з Барського надрайону. На його місце призначала призначила мене. Я з собою взяв добре знайомого кучового з Великобірського району Дира. Миколу Потіху, про нього я згадував вище. Я хотів мати біля себе повстанця, про якого була, був доброї думки і якому повністю довіряв. Змінив йому псевдонім на Левко і по лінії і по лінії зв'язку попрямували у Збаразький надрайон. До нього належали райони Лановецький, Збаровський, Новосільський, Підволочиський, Скалацький, Грималівський. У Лановецькому районі перебував окружний референт СБУ Кайдеш. Після загибелі окружного провідника АУН, Шеха, Кайдеш зайняв і цей пост. Шах загинув 30 червня 47 року на хуторах. Драгоманівка Козлівського району. Разом з ним загинули в Криївці Ярослав Неча народився 22 року в селі Глибачок Великий, правідник АУН Козлівського району Тихий Ярослав Ткач народився в селі Дмуховець Козлівського району. Оля Ольга Стець, машиністка народилася в селі Ілавче Теребовлянського району. Качар. Прізвище дати місце народження відомо боєць. Його зв'язковий явний чекав на мене у Новосільському районі. Явний биць Іван родився в 10-му році у селі Добромірка в дуже убогій родині. Перед війною не метував. Грамоти навчився вже в підпіллі. Був дуже дисциплінованим підпільником ще перед війною. Мав зв'язки з членами АУН. На місці зв'язку я довідався про загибель провідника АУН. Новосільського району Бескида Методія Тарандеху із села Сухівці, убитий у селі Голошинці. З перших хвилин я опинився перед проблемою. Призначення нового районного провідника, адже нікого з повстанців, присутніх на місці зв'язку, не знаю. Вперше їх бачу, на щастя, на місці зв'язку з'явився районний референт СБ Морозенка Григорій Маріоновський із села Лисичинця. Порадишся з ним, я наважився призначити, що Лімана на пост ДКУ Новосільського району. Лиман, Ярослав Гнени із села Охримовець з Барського району. Час показав, що я щодо нього не помилився, він виявився активним ініціативним провідником. З місця зв'язку я пішов з явним у ліс біля села Шиле на зустріч з окружним провідником Кайдашем. Це був кремезно високий мужчина. Вперше з ним бачився. З розмови з ним я я зрозумів, що він родом з бродів. Змалював мені невеселу картину в районах. Загинули провідники ще в Скалицькому і Грималівських районах. У Скалицькому районі залишилося всього три підпільники: Вовк, Лука Барановський, Орест Михайло Сидовський, Юрій, Іван Славський. У зв'язку з тим, що Кайдаш прийшов жити в Лановецький район, він віддав мені свою кріпкість і свого зв'язкового. Явно крівка знаходилася під селом Щастівка на полі господаря Андрія Бучака. Родина Бучаків була родин Бучаків було чотири. Вони жили окремо на хуторах, віддалених від села на віддалі 100 метрів. Жили між собою дружно, всі знали про нашу кривку. Бучаків була ще сестра заміжня Селіна Зубка, є син Марко Зубко. У 40-му році навчався разом зі мною на фізико-математичному факультеті Львівського універу. Ми дружили ще тоді, коли були студентами. Марка забрала в армію, де він вступив у компартію після війни, повернувшись додому. Більшовики, звертаючи більшу увагу на місцеві кадри, забрали його у дворічну партійну школу. Після закінчення паршколи його призначили другим секретарем Зборівського райкому партії. Зрозуміло, що ми зустрілися у його дядька Андрія Бучака. Я був впевнений, що він мене не зрадить і не зрадить, Він вже помер. У Бучаків я перебував кілька років. Я і тепер підтримую зв'язки з їхніми нащадками. На пост заступника провідника над районом далі мені офіцера УПА Хорунжева Кука, Крук Богдан Когут народився 22 року у селі Кіп'ячка Тернопільського району, навчався у Львівському політехнічному інституті, пройшов офіцерські курси УПА, визначався силою волі, був наполегливим курцем. Протягом дня спаляв коробку сигарет. Коли наступав Великий піс перед Великодніми святами, він тримав сигарети відкрите в нагрудній кишені піджака і лише після сніданку на Великдень закурював цигарку. Був надзвичайно скромним, дисциплінованим, такої ж дисципліни вимагав від друзів. Протягом кількох років між нами не виникало жодного непорозуміння. Загинув на засідці під селом Колодіївка Скалацького району 17 березня 49 року. ні ридань, ні прокльонів, ні кволости дряхлих старців, а сотень нових батальйонів, твердих і незламних борців, єдиним могутнім девізом з'єднаєм кордони збручів. Держава це кров і залізо. Свобода це вістрям мечів, держава це кров і залізо, свобода це вістрям мечів, від дону Кубані, Кавказу до Тиси і пруту ріки, слухняні одному наказу, залізні повстанські полки єдиним могутнім девізом з'єднаєм кордони з бручів, держава це кров і залізо, свобода це вістря мечів, держава це кров і залізо, свобода це вістря мечів. героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! В неволі Дніпро і Карпати гартуйте серця на століть. І це Україна могутня для волі майбутніх століть, єдиним могутнім девізом з'єднаєм кордони з бручів, держава це кров і залізо, свобода це вістря мечів, держава це кров і залізо. Свобода! це вістря мечів. Його молодший брат Левко Орел народився 23 року. Також студент Львівського політехнічного інституту займав пост референт СБ у Миколинецькому районі. Загинув 26 червня 47 року у бою на полях. З села Лука Велика того ж району разом зі своїми бійцями в юном. Підгайним Ярославом і Ліщиною Лотоцьким Василем, обидва родом з села Велика Березовиця того ж району. Над районним референтом СБ працював Василь Микола Якимчук, народжений два з другого року у селі Глибачок Великий, студент Львівського ветеринарного інституту. Загинув навесні 48-го року на засідці у Лановецькому районі. Раніше очолював СБ у Миколинецькому районі. У 47-му році було вже важче вести політично виховну роботу в перших роках підпільні друкарні. Було досі забезпечені технікою, паперам, фаховими кадрами, які потрапили до наших після відступу німців. Підпільні друкарні, які знаходилися в Рогатинських і Бережанських лісах повністю забезпечували літературою потреби підпілля в другій половині 47-го року. Підпільні друкарні захопили вороги, загинули кадри, забракло фінансів. Не в кожному районі збереглися друкарські машинки. Дуже важко з великим ризиком можна було б можна було купити у Львові кілька кілограмів паперу. Спочатку до Львова посилала старших жінок, які не викликали до себе підозри, купити 2-4 кг паперу, через який час ворогові вдалося розкрити наші методи. Перевіряли в поїздах старших жінок, арештовували і судили їх. У той час у недорайоні референтам пропаганди працював Дмитро Ярослав Кула із села Іванчана з Барського району на Радесі 26 року закінчив 8 класів гімназії в Тернополі. Під час німецької окупації загинув 19 серпня 48 року на засідці на Галичинецькій скалі під Богданівським лісом. Разом з ним загинули ще чотири повстанців Орлик, Михайло Млинко з села Клебанівка Гай, Бомба з села Терпілівка, Пацан, Омелян Василяк з села Кам'янки. Петро Бойко з села Богданівка. На місце зустрічі ворогів привів здоровий Дмитро Дріль. Народився 8 року у селі Клебанівка Новоселівського району. В підпілі виконував функції міжрайонного зв'язкового. На засідці попав живим у руки ворога, на допиті зламався і пішов на зраду. Чекисти не притягнули його до карної відповідальності помер у 91-му році, його старший брат Яків убитий на засідці в 47-му році. На місце убитого Дмитра з Тернопільського району прийшов пропагандист Модес. Ваврір Ваврів Богдан. Народжений у 16-му році у селі Бронятин Тернопільського району. Мав середню ветеринарну освіту, згинув у селі Кам'янки Підволочського району 9, грудня 48 року у Київці в той час, коли господина подавали йому сніданок. Його молодший брат Теодор Лісовик народився 23 року, мав середню освіту. У 44-му році був провідником ОУН Великоглибочського району. В 45-му році займав пост референта пропаганди ОУН у Тернопільському і районі районах загинув наприкінці 45-го року. На, район, на районному рівні бракувало багато керівних кадрів. Референтів з пропаганди не було вже в жодному районі. Есбіст Новосільського району Морозенка одночасно виконував функції есбіста Збарського району. У Підволочському районі був тільки районний провідник АУН Чорний. Інших референтів не було. Справжнє ім'я Чорного Іван Колодій. Народився 22-го року у селі Коршилівка, мав неповну середню освіту. Був надзвичайно дисциплінованим, активним підпільником, але від нього багато вимагати не можна було, мав замало знань. Про Скалацький район я вже згадував. Їх було всього троє, і всі три були надзвичайно хоробрі. Їх керівником я призначив Вовка. Вовка. Лука Барановський народився 23 року у Скалаті. Це був гарний з лиця мужчини, веселої вдачі. Люди його любили. В Рималівському районі не було вже жодного керівника, всі загинули. В селі Тоса цього району народився у 11-му році Дмитро Пришлюга. Мав незакінчену вищу юридичну освіту. член АУН, став ще перед війною за польських часів належав до окружного проводу УН, через що багато років сидів вдома. По тюрмах. Внаслідок чого тяжко хворів і не міг брати активної участі у підпільній боротьбі. Користувався великим авторитетом серед населення, я мав з ним кілька разів розмову, і мені вдалося його переконати взяти керівництво підпільною боротьбою в районі в свої руки, але при цьому перебувати в одному місці, не рухатися терном, взявши собі в помічники надійних друзів. З інших політичних акцій збройного підпілля слід називати боротьбу проти колективізації західноукраїнських земель, боротьбу проти насильницьких вивезень та проти добровільного переселення на схід. Боротьба проти колективізації мала дуже гострі форми. Українське населення, підтримуване підпіллям, боронилося проти колективізації всіма силами. Самі більшовики. Визнавали знавали усіх повідомлень, що колективізація на ЗУС проходила серед завзятої боротьби проти решток українських націоналістичних банд. Ця боротьба мала різні форми нищення організаторів і ініціаторів колгоспів, нищення колгоспів, колгоспів і МТС, активний спротив населення колективізації. В перших днях серпні 48 року тільки в Новосільському районі згоріло 11 колгоспів. Коли почав горіти один колгосп, солдати його бігли його рятувати, але коли одночасно розгорілося більше колгоспів, вони не зрозуміли, що діється, думали, що вибухнуло повстання, почали ховатися в льохах. Боротьба проти насильницької депортації мала превентивний характер. Хто ухилився від вивозу, мав спокій, принаймні до наступної депортації. Підпілля зосередила свої зусилля на розвідці, яка мала вивідати термін вивозу і списки людей, людей, призначених до вивозу. Таких людей попереджали, щоб вони могли в даному терміні ухилитися від нього. До осінь 47 року не було масових вивозів. Перший масовий вивіз західноукраїнського населення відбувся 20-21 жовтня 47 року. Тоді було заплановано вивезти біля 800 тисяч населення. Завдяки розвідці підпілля попередила населення приблизно 500 тисяч українців, зуміло ухилитися від депортації. У березні квітні 49 року повторена масові вивози, які охопили приблизно 200 тисяч людей. Подальші вивози відбувалися вже на добровільній основі. Населення ЗУЗ добровільно записувалося на виїзд на схід і в східній області України. Підпілля передавала вивезеним свої листівки і літературу для розповсюдження в глибокому тилу. У 48-му році чекісти змінили тактику боротьби проти тих людей, які підозрювали у співпраці з повстанцями. До того часу таких людей карали найбільш суворо, засуджували на 25 років тюрми. Починаючи з 48-го року, їх намагалися перевербувати на свою сторону, і це їм частково вдавалося. Людей, до яких ми втрачали довіру, за допомогою листівок попереджали, поривали з ними всякие зв'язки. Важко повірити, що чекісти самі без допомоги подібних людей викривали місця нашого перебування чи шляхи нашого пересування. 10 березня 48 року на полях біля села Мислова підвело Чистського району. Відкрили Криївку, який час, який під час бою загинуло вісім друзів. Горох Степан Городніх села Кам'янки, Сірко Ярослав Бойчик Бойчик села Мислово, Зенка Петро Дідик з села Оріховіць, Осика Михайла Городник села Кам'янки, Михайла Шегера села Кам'янки, Малий, Ярослав Костецький з села Староміщина, Степан Гусак села Староміщина. Вася, прізвище місць народження невідомі. Я вже згадував, що в 48 році загинули надрайонний асбіст Василь Василь Якимчук і надрайонний пропагандист Модест Могдан, Богдан Ваврів. Через брак кадрів я мусив зайняти і ці пости. 1948 рік зустрів нас великими матеріальними труднощами. Людям у Бога жилося, нам ще гірше. Люди дивились на нас, як на приречених, але не цуралися, матеріально ділилися з нами. Чи могли, друзі продовжували по-геройськи гинути на засідках в Криївках під час облав, але морального занепаду з їх боку не відчувалося. 25 червня 48 року на хуторах Королівка біля села Колодіївка з Скалацького району в бою загинули сірий. Висоцький Степан, районний референт СБ, народився 20-го року в селі Смиківці Великобірськівського району. Разом з ним загинули його бійці Андрій Степан, Мідз з села Митниця Скалацького району і Орес Михайла Гарматі з села Козівка Великобірського району, про якого я згадував вище. 10 серпня 48 року загинув на засідці боєць з села Лозівка Великобірківського району Лис Євген Гапі. Його наречена Катя поховала його вночі на цвинтарі в сусідньому селі Гущанки. 16 серпня 48 року у бою з чекістами на полях села Гай Зароднянський був поранений рух. Холодний Матвій, який потім застрілився, рух народився 25-го року у селі Панасівка Зборівського району. В липні 43-го року у відділі УПА Північ. Відбув під старшинську школу, був читовим, а після сотенем, політвиховником. Від 45-го року працював кущовим АУН, потім аж до смерті райпровідником АУН. Заложцівського району. Влітку 48 року під час облави в Грималівському лісі загинув свіжий чорний Захар. Народився 14-го року в селі Лежанівка, займав пост районного референта господарського відділу. Тут мушу згадати про карата Андрія Задорожного, народився 25-го року у селі Глибів Грималівського району. Навчався у Тернопільській гімназії, закінчив підстаршинську школу УПА, працював у відділі СБ при краєвому провіднику. Максимові в 1945 році був призначений пост надрайонного провідника у Збаращині. На цьому пості загинув у 46-му році. Незважаючи на дуже для нас критичне становище в 1948 році. Крім здорова, що то тільки два підпільника пішли до ворога з покаянням. Волков Володимир Жовкевич народився 21 року у селі Сущин Трибулянського району. І шпиль Григорій Парі зі своєю жінкою Ярославою Смітюх села Луб'янки вище з Барського району. Голка виконував функції зв'язкового, а шпиль працював у відділі районної організації з пропаганди. Треба вірити, що вони дали ворогові якісь компром... Компр... матеріали про наше підпілля, але не можна твердити, що хтось через їх зраду потерпів. У другій половині 48-го року прийшла вказівка, що можна набирати в підпілля нові кадри, але їм загрожувала велика небезпека зі сторони чекістів. Я поставився до тієї вказівки досить критично. Я вважав, що це зайві безперспективні жертви. Пізній осінь того ж року я довідався від одного повстанця, що в селі Кошляки Новосільського району існує підпільна організація учнів в 8-10 класах. І очолює юнак з цього села Орес Шевчук. Він син учителя, його старший брат Ростислав. Чуйкевич передо мною чолював над районом. Освіта Ореста всього сім класів. У цю організацію ходили 8 юнаків і 4 дівчини. Орест Шевчук, Любомир Хоптяни, Нестор Бакалюк, Богдан Тріпалюк, Борис Чорний, Василь Крисовати, Мирослав Думанський, Євген Зарічний, Стефа Сікора, Олена. Трипалюк Володимира Підгурська і Стефа Думанська. Донесли мені також, що молодь має контакти з одним студентом зі Львова. Ці відомості викликали в мене тривогу за їх долю. Я кілька разів з ними зустрічався, намагався їх переконати, щоб вони дали себе втягнути в дуже небезпечні ігри. Вони заперечували, що мають контакти з якимось студентом. На жаль, мені не вдалося їх переконати. Вони посилали антирадянські листи на Східне, всякі адреси. У 1950 році на підставі тих листів їх викрали і арештували. Тільки Василь Крисувати, Нестер Бакалюк втекли у підпілля. Кирисувати був убитий у 50-му році. Бакалюк арештований у підпіллі. Він всіх арештованих засудили на 25 років тюрми. Через кілька років їх реабілітували і звільнили. У 49-50-х роках підпільники продовжували боротьбу проти більшовицьких катів і гинули в ній. У лісі біле села шили, уби, били, були убиті Сорока, Тихий Іван Багрій, Паливода Павло Багрій, Вітер Іван Вогний гора Іван Гв'язда. У лісі біля села Лисичинці під час облави загинули Лапух Іван Чечоти, Борис Мирослав Стадник, районний референт СБ Морозенко Григорій Маріонський. Лебедь Гладкий народився 23 року у селі Сухівці Новосільського району. Зімку 49-го року, мабуть, у Київці запалив сигарету і заснув, в результаті згорів. Кривка була в господарів Євгенія і Теодора Гаврилюків села Ободівка. У взимку 49-го року у селі Качанівка Підволоцького району. В Кривці загинули Луб'янецький Коваль Петро Кальмух, села Оріхівці і Дубина Петро Ошуст. 24 травня 49 року під час облави в лісі загинули підпільники Хрущ Андрій Варварів з села Глібів і Марійка Семенюк з села Чаджавки. Бій відбувся у Грималівському лісі. Я також потрапив у цю облаву, але вийшов з неї щаслива. Влітку 1949 року на засідці загинув райпровідник АУН Новосільського району Ліман Ярослав Гнений села Охримовець. На я призначив Левка Миколу Потіпову, про якого згадував вище. Загинув у бою 51-го року на полях села Білозірка Лановецького району. Взимку 49-го року на хуторах Худорівській гаї на засідці загинув яр Теодор Свічар родом з села. Стегніківці Великобірківського району, займався пост Кущового ОУН. У Збаровському районі 49-го року у бою загинув районний провідник ОУН Хмара родом з Боківщини. Під час німецької окупації працював у підволочиську на залізничці. На його місце я призначив комара. Івана Слободяна Слободяна, народженого 21-го року у селі Луб'янки вище. До цього часу працював ОСБ при Морозенкові. Загинув в 50-му році у бою в селі Грицівці. Взимку 49-го року загинув на засідці Зот. Василь Білоган, народжений 11-го року у селі Мишкевичі Тернопільського району, член АОН ще за польських часів. Кілька разів був арештований польською поліцією, займав пост референта референта господарського відділу Тернопільського надрайону. Багато часу серед 9-го року я перебував у Скалацькому районі разом з місцевими друзями. Кривку мали на подвір'ї у господині Агафії Оленич в селі Остап'є. Це була вдова Іза Сяну. Жила разом із 14-річним сином дуже убого. 14 грудня 49 року. Друзі Вовк і Орест в організаційних справах пішли у сіднє село. Городниця, незважаючи на моє попередження йти на квартиру до знайомих людей, вони зайшли до переселенця Івана Паради. Він пустив поміж сусіди чутку, що до нього зайшли квартирувати незнайомі люди, повідомив про це чекістів. Чекисти оточили хату, почався бій. Вовк вистрілив із хати і відразу впав вбити. Орес залишився в хаті і провадив перестрілку цілий день. Застрілили ще одного чекіста ввечері під прикриттям ночі, намагався непомітно Вистізнути з хати, але собака стрибнув на нього. Чекісти його помітили, і Орест упав також убитий. У 49-му році я з болем в серці взяв у підпілля новобранців Іллю Локшина із селя Жеребки Скалського району, Степана Костєва із села Товсте Грималівського району, Теофіла Магерського із села Лука Мала Зінов'я, Кирилова. Жаль було дивитися на тих новобранців. Старші повстанці роками втягалися до обставин підпільної боротьби. Молоді підпільники не мали часу звикати до обставин підпілля, до вимог боротьби. Локшина я відправ на Волинь, не знаю, що з ним сталося. Решта юнаків погинуло в боях за короткий час. Я передбачався, коли з великим болем у серці брав їх у підпілля. У 49-му році в результаті загибелі друзів вже були перервані зв'язки між районами. Про загибель підпільників у пізніших роках я дізнавався від людей, у яких перебував на квартирах, коли вже вийшов з підпілля. Том про точну дату їх загибелі не знаю. 13 березня 50-го року на хуторах Драгоманівки біля села. Купчинці Тернопільського району загинули Невідомо мені мені п'ять повстанців. Байда, Антін Кирильчук загинув на хуторах Йосипівка Тернопільського району. Влітку 50-го року сели Лука, Мала. Грималівського Сковородна загинули райпроводник ОУН Підволочівського району Чорний Іван Колоді, Народжен 22-го року у селі Коршилівка Підволочиського району. Його бойовик Листок Дмитро Магаровський з села Лука Мала. В осені 50-го року у селі Кошляки Новосільського району у бою загинули стрілець Богдан Найдяк Арсен, Яків Порохняк із села Шили і новобранець Василь Керсувати, про якого я вище згадував. Мати стрільця перепоховала свого сина на кладовищі селі Шили біля могили старшого сина, який загинув ще у 45-му році. У 50-му році у селі Рашчиці Гримальського району загинули Кущавой Аун, Чорнота Дмитро Заплітний із села Вікно, Крилати, учитель Богдан Сокол із села Тосте та новобранець Роман Зіновий Крилів. Улітку 50-го року в лісі біля хуторів Остра Могила загинули машиністка Геня. Анізія Перчишини села Староміщина і новобранець Олег Тофіл Магаровський. Я продовжував жити далі у Криївці в селі Остапі з двома друзями Юрієм Іваном Славським із села Зарубинці і новобранцем Ігорем Степаном Костєвим із Товстова. Увечері 13 13 лютого 51 року друзі пішли до сусіднього села, до знайомих людей, довідатися від них про події в навколишніх селах і районах. Тут друзі припустилися великої непростими помилки. Вони пішли до знайомого господаря у селі городниці Михайла Шевчука і залишились у нього квартирувати на один день. Ці господарі мали з ними зв'язки протягом багатьох років. До них заходило багато друзів, між ними провокатор Тарас Гуцал, про кого я вже згадував. Отже, можна припустити, що від Гуцала чекісти знають про наш зв'язок з Шевчуками. Тому нам було не можна не можна було не те, що квартирувати там, а навіть заходити. Другого дня, 14 лютого, чекісти наскочили на свій дом і розпочався бій. У бою загинули друзі і господар. Укрився в селі Остап, я залишився сам. У Улітку 51-го року на засідку біля села Терпілівка натрапив кущовий ОУН Крим Ілля Щербатюк із села Кошляки. Під час перестрілки вороги поранили його в ногу нижче коліна. Він попав їм у руки живим. Ампутували всю ногу і не судили його. На цьому завершилась наша боротьба на терені з Баровського над Була помилка думати, що дії збройного підпілля обмежувалися тільки пропагандистською роботою. Всі політичні акції збройного підпілля вимагали від підпільних груп і окремих підпільників також збройних виступів. Постріл наших друзів лунали безперервно на українських землях і відбивалися широким відгамоном у цілому радянському союзі та цілому світі. четверту добу уриваються плови, сльозиться у схроні, зволожений мур, не плачте душею, мій друже ковалю, бо дуже нелегко і мені самому не плачте душею, він друже ковалю, бо дуже далеко і мені самому уже ходить тиждень, чекаємо грипсу, коли запалає в країні за вогні, мій друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко самому мені, мій друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко мені самому ми кудись наші коні помчали далеко і долю понесли у зоряну ніч, нам сниться в розлуці, зорьований батько. Звеселіла дружина приходить у сні, нам сниться в розлуці, згорьований батько, сивіла дружина, приходить у сні, а нам би одверто гідки лукаві, розбити об святість твердої руки, дай мене нашим свої чорні справи і знову покрили московські полки, дай мене нашим свої чорні справи і знову покрили московські полки і мачуху долю і брехливу неславу нам подарували всевидажні роки. Тож будемо незламні, мій друже ковалю, на славу в Україні, на вічні віки, тож будемо незламні, мій друже ковалю, на славу в країні, на вічні Підпілля провели біля 3200 збройних акцій. Під час цих акцій підпілля зазнало великих втрат як рядових, так і провідних кадрів. Проте найбільшою втратою для ОУН і УПА була загибель Романа Шухевича, генерала Тараса Чупринки, що сталося у Білогорщі біля Львова 5 березня 50-го року. Загинув провідник воюючої України, головний командир УПА, голова Генерального секретаріату, голова проводу УН. Людина, що все своє життя і життя своїх найближчих поклала на вівтар великої ідеї, визволення української нації, розбудову української самостійної соборної держави. Немає сумніву, що незважаючи на поплюження більшовицької пропаганди святих ідей незалежності і самостійності української держави, за які протягом століть кращі сини українського народу клали свою голову на ратному полі, гонили в тюрмах і концтаборах, ішли на розстріл і шибениці, боротьба АУН і УПА залишила благородний слід у душах українського народу. Підтвердження цього є результати референдуму 1 грудня 91 року. Яка ж доля чекала на мене самотнього укрівця? Не могло бути мови, щоб я пішов до ворога з каяттям. Насували з голову думку про те, що піти до лісу в Гущавіну і там застрілитися, аби ворог не знайшов мого трупа також мріяв, щоб у якийсь спосіб нелегально влаштуватися на роботу. І так досидівся аж до 7 липня дня Івана 51-го року. У той день на дворі була велика спека, а я під землею через брак повітря здихаюся. В полудень я змушений був відкрити кривку. У той час на подвір'ї сидів сусід і побачив мене. Я просив його, щоб він нікому про мене не говорив і відпустив його додому. Увечері я покинув Кривку, а сусід на другий день пішов до скалата і доніс у МДБ. Протягом 9 місяців чекісти тримали Кривку під наглядом. Не дочекавшись на мене, врешті відкрили Кривку, а господині і сином вивезли до Сибиру. Покинувши Кривку, я пішов у сусіднє село Городниця до сім'ї Миколи Турчина. Це була культурна, патріотична сім'я. Їх дочка Емиля працювала вчителька історії. Повстанці заходили до них протягом кількох років. Їх зять Василь Сетнар очолював районну торгівлю. Для ще кращого маскування я порадив йому вступити у компартію, він так і зробив. Потім його обрали головою колгоспу. На цьому посту він працював багато років і проявив себе добрим керівником. Був нагороджений кількома медалями і орденом Леніна. Я розповів їм про своє нещастя, і вони, а найбільше тільки Емілія, постались до мене зі співчуттям. Вони згодилися отримувати мене. В той час люди у зв'язку з напруженим відносинами між Радянським Союзом і Заходом очікували початку війни. Я переконаний, що і вони з тією надією погодились мене отримувати. Для них це був великий ризик, але вони проявили високий патріотизм і. Героїзм у випадку провалу їх чекав щонайменше Сибир, а то і смерть. Якщо спочатку ми думали, що наше співжиття триватиме кілька, кілька місяців чи навіть кілька років, то воно з малими перервами затягнулося аж на 40 років. Я ще раз наголошую, що завдяки підтримці вчительки Милі Турчин я дочекався проголошення незалежності Української держави. Вона ще живе, і ми підтримуємо між собою зв'язки. Я завжди був переконаний, що вороги не знають моєї особи і мого прізвища. Тому я дозволяв собі ходити до Тернополя, ночувати на залізничному вокзалі, не раз ходив попри будинок КДБ. Не можу не згадати тих людей, які підтримували мене і надавали допомогу під час всієї повстанської боротьби, крім тих людей, про яких я вже вище згадував. Це залізничних залізничник Михайло Петрик і Емилія Чорна села Прошова Великобірського району, жінка Галушка, імені не пам'ятає села Козівка Великобірківського району, лісник Максим Жеребний села Мшани Зборівського району, а села Гаї Великі Миколинецького району, сім'я Козубів Івана Гладка сестри Анна, Стефанія, Марта і Броня Чорні, сестри Оля, Марія, Євгенія Чернявські, сестри Леся Марія, Юлія Яремович, жінка Олінок. Імені не пам'ятаю з дочкою Орисією, сім'я Сердюків е, з Гаїв Шевченківських та Йосифа Тихоліс села Городниця Скалацького району прошу пробачення в інших людей, прізвища яких не можу згадати. Я поставився з великим застереженням до акту проголошення незалежності Української держави Верховною Радою України 24 серпня 91 року. Вирішив дочека почекати до 1 грудня 91 року, яке своє слово скаже український народ під час референдуму. Про результати референдуму я довідався вранці 3 грудня із радіопередачі, перебуваючи на залізничному вокзалі в Тернополі. Я був здивований результатами референдуму після страшного нечуваного в історії людства терору український народ проявив високу національну свідомість, патріотизм, навіть героїзм. Біля 92% громадян України проголосували за незалежність української держави. Це диво. За кілька годин цього ж ранку я пішов до краєвого проводу народного руху України. Там зустрів заступника проводу Івана Байчука. Я представився йому. Він телефоном повідомив голову обласної ради пана Богдана Бойка. Не відаючи, як будуть розвиватися події в Україні після референдуму, вирішили тримати мою появу ще деякий час в секреті. Того ж дня я поїхав у свої краї, де не був понад 47 років. Підійшов до свого подвір'я, став за, на загорожу подивитися, хто там живе. Подвір'ям ходить згорблений старець, у хаті плачуть малі діти. Старому не впізнав свого брата. Простояв довгий час за тином, але так і не наважився показатися незнайомці. Знову пішов у поле, заліз у скирту колгосної соломи і прилежав там цілий день. Звечора знову пішов під своє подвір'я. Нарешті я впізнав свого брата, але не за обличчям, а за лінією карк плечі. Кашлянув, що він до мене підійшов. Він теж мене не впізнав. Біля 10 хвилин хвилин переконую його, що я його брат, а він мені не вірить. Нарешті взяв мене за мізинець лівої руки підніс мені сирочку з правої сторони, і лише тоді мені повірив. У мене на лівому мізинці і правому боці тулуба є родимий знак. Він це пам'ятав, за тими знаками впізнав мене. Розповів мені, що починаючи з 60-х років до кінця існування радянської влади, до нього багато разів приходив якийсь чоловік. І питав про мене, показував йому знімку, на якій я сфотографований разом з ним твердив, що ми разом навчалися у медінституті. За два місяці мій друг Григорій Друль при нашій першій зустрічі розповів мені, хто це був. Це наш товариш, не тільки з інституту, але й з підпілля. Я не називаю його прізвище, нехай це буде на його совісті. Він, мабуть, після поразки нашої боротьби жив у Львові з фальшивим паспортом. При кінці 50-х років чекісти його викрали, і він розповів про мене та дав їм мою знімку зі студентських років. Переконаний, що знімка не могла допомогти чекістам мене виявити. З друлям, я зустрівся майже через 48 років, і ми один одного не впізнали. Тим більше моя знімка не могла ворогам нічим допомогти. Я довгий час чекав, що при зустрічі зі мною Сільвійський друг попросить побробачити за свій проступок відносно мене, але я не дочекався цього і не дав йому зрозуміти, що мені відомо про його пошуки. Від брата я повернувся до Тернополя під опіку краєвого проводу руху. Кілька тижнів я перебував у панотця Василя Квасневська, Василя Турецького. Наприкінці січня 92-го року я заявив пану Байку що мені тяжко перебувати у підпіллі, коли довкола вирує українське життя. Він повідомив обласне управління служби національної безпеки України і звідти прибув обласну раду начальник управління Радченка. В присутності кількох працівників обласної ради я розповів йому у загальних рисах про свою підпільну діяльність. Він поставився до мене досить привітно і порадив запастись в міліції паспортом. З того часу про мене заговорила обласна преса переважна більшість населення області захоплювалася моєю стійкістю у боротьбі проти більшовиків. Дехто таких було зовсім мало, висловлювали недовіру до мене. Переконаний, що з недовірою поставилися ті люди, в яких со... самих совість нечиста. Багато громадських організацій і шкіл запрошували мене до себе розповідати їм про нашу боротьбу. Голова міської ради В'ячеслав Негода надав мені квартиру начальник обл... облшляхбуду пан Модес Боровий зі своєї ініціативи, ще незнайомий зі мною, провів ремонт і умеблювання квартири, за що я йому дуже вдячний. У другій половині 92-го року на честь 50-річчя УПА голова братства УПА Сполучених Штатів Америки пан Фуртала запросив мене до ЗДА. Завдяки їх старанням я отримав тримічну візу до Америки. Я побував у 20, 21 американському місті, у більшості яких виступав з доповідям про боротьбу ОУН і УПА та про тогочасне політичне становище в Україні. В ЗДА зустрівся з багатьма товаришами з Руатинської гімназії та з медінституту. Незважаючи на те, що в ЗДА був дуже зайнятий. Я скучив за Україною і, і на два тижні передчасно виїхав додому. Треба було будувати українську державу. У 93-му році мене обрали головою обласного товариства Меморіал імені Володимира Стуса. Діяльність Тернопільського обласного товариства Меморіал була спрямована на пошуки імен, замордованих і репресованих патріотів, на пошуки місць їх поховання, на перепоховання і реабілітацію жертв репресії створення меморіальних комплексів, відтворення історичної правди про визвольну боротьбу проти воїнів ОУН і УПА, організацію громадських судів над більшовицькими катами. Майже у всіх селах і райцентрах області побудовано могили з пам'ятними стендами. Величава могила збудована в Тернополі на Миколинецькому цвинтарі, в якій поховано 1180 політв'язнів, закатованих у тернопільській тюрмі. Побудовано пам'ятники окремим командирам УПА, які прославили свої міст... свої імена героїзмом вмілим білим таким як Клим Савур, Дмитро Клячківський із Баража Рен, мізерне село Вербова Підгайського району, Крук, Іван Купчишин із села Верещаки Лановецького району і багато інших пам'ятників. З початку свого заснування Тернопільська організація Товариство Меморіал поставили собі на мету видати книгу пам'яті, присвячену жертвам більшовицького терору, учасникам визнаних змагань у лавах АУН і УПА, але через брак коштів це до сьогодні не зроблено. У 93-му році на всеукраїнському з'їзді товариства Меморіал прийнята ухвалу про організацію Народного суду над КПРС КПУ, який увійшов до складу міжнародного суду, так званого Нюрнберг 2. У 95-х, 6-х, 7-х роках ми провели в Тернополі три громадські суди над більшовицькою ідеологією та злочинною практикою більшовизму на Тернопільщині. Громадські суди прийняли відповідні постанови, в яких вимагається, між іншим, засудити спрямовану проти людства і людяності, комуністичної ідеологію та більшовицьку практику як злочину і фашистку. Більшовицька пропаганда вела багато бруду і брехні на ідею української державності, на національно визвольні змагання. Одним із завдань меморіалу є викриття фальсифікації історії України, членами проводу меморіалу у своїх доповідях на урочистих засіданнях, присвячених національних датам у своїх виступах у вузах, у школах на мітингах давали об'єктивну оцінку історичним подіям в Україні. На посту голови обласного товариства Меморіал я мав таких 186 виступів. Велику патріотичну виховну роботу проводить наша газета Дзвін, перший номер якої вийшов у жовтні 89-го року. Вона постійно друкує статті з історії національно визвольної боротьби з очевидців сталінських репресій, ветеранів АУН і УПА, благородну роль у висвітленні історичних, історичної правди. Відіграють також музеї. Це допомагає в ідеологічній боротьбі проти ворожих наклепів і фальсифікації української дійсності, у вихованні молоді в патріотичному дусі. На високому рівні створена музей меморіалу, меморіалу у місті Бучачі. У цьому велика заслуга голови районної організації товариства Меморіал пані Орисі Синєкої. Створено також музей у Тернополі, Чорткові і Скалеті. Історія знову дає нам неповторну нагоду творити нове життя, свою державу, своє щастя. Сьогодні за умов існування в українській державі багатопартійності, плюралізму думок, глибокої духовної кризи, яку залишила по себе тоталітарна більшовицька система, питання виховання народу, і в першу чергу молоді, стало ще більш злободенним, набрало ще більшої гостроти, бо боротьба за українську державу ще не завершена. І як внутрішні, так і зовнішні вороги своїми провокативними діями дискредитують саму ідею української державності. Не меншого зудару по нашій незалежності завдають наш розбрат, міжпартійна ненависть і ворожнеча, єдність і згуртованість усіх патріотичних сил. Є запорукою існування української держави і української нації. Шлюз. Після мова. Вважаю своїм обов'язком доповнити цінний матеріал книжки Ілія Боришина півстоліття в підпіллі деякими відомостями та міркуваннями, що стосуються дещо іншого боку підпільного життя Ілія Боришина, особи, про яких піде мова, дали згоду на це моє доповнення. Думаю, що без цього матеріалу деякі моменти з життя підпіллі Бережно залишаться для багатьох не повністю зрозумілими, а дехто на свій розсуд трактуватиме написане. Отже, зима 45-го року ще точаться жорстокі кровопролітні бої. Армії двох людоненависницьких режимів фашистського і більшовицького. У той час я навчався 10 класі Чортківської середньої школи. Її учні були переважно гімназісти. На початку навчального року в класі, крім дівчат, було 15 юнаків. Але в січні нас, хлопці, залишилось лише три. Інші однокласники, щоб уникнути призову до армії, подалися хто куди. Одні пішли в технікуми деяких під час навчання не брали на військову службу, а дехто пішов в УПА. Після війни в селах всюди відкриваються школи, але катастрофічно не вистачає вчителів, а тому Тернопільський обласний відділ народної освіти, який тоді знаходився в Чарткові, вирішив перевести наш 10 клас на третій курс Чортківського педагогічного училища. Тут ми зустріли учнів, яких привезли вчитися до училища із Скалацької середньої школи. Пригадую, перше наше знайомство серед усіх помітно виділялася струнка, симпатична, з гарними чорними косами Емілія Турчин. Через деякий час ми всі подружилися, сприяла цьому наша патріотична вихованість та розуміння тих процесів, що відбувалося в той час. В училищі запрацювали гуртки художньої самодіяльності, готували п'єсу Тараса Шевченка Назар Стодоля. Роль Галі виконувала Міля, а мені дісталася роль Назара. Взимку танцювальна група їхала поїздом до Києва на Олімпіаду художньої самодіяльності. В поїзді співробітники НКВС арештували Мілю. Цілий місяць мучилась вона в підвалах цього страшного відомства. Звинувачили її у зв'язках з повстанцями, але прямих доказів у них не було, тільки кмітливість і стійкість на допитах надалі можливості її засудити і позбавити волі. В кінці липня отримали дипломи про закінчення освіти і роз'їхалися в школи області на роботу. Згодом я вступив на навчання до Чернівецького державного універу. Після його закінчення в 51-му році моє мене направляють учителям хімії до Скалацької середньої школи. Тут і зустрів декількох однокурсників, випускників Черківського педагогічного училища. Міля в той час працювала вчителем історії в своєму селі Городниці, що біля Скалатова. Через деякий час довідається, що вона вже матір і має позашлюбну дитину хлопчика Аркадія 51-го року народження. Під час кількох допитів у КДБ вона стверджувала, що батько дитини Василь Цетнар, чоловік її рідної сестри, у той час позашлюбні діти були надзвичайно рідкісним явищем, і такі вчинки сприймалися надзвичайно критично. Оси, зневажливі погляди, знайомих постійно переслідували міліо. Не раз доводилось мені бувати в її товаристві. Бував я з товаришем в її хаті у городниці. Дивувала мене її поведінка. Логічно, логічно повинна була бути так, що молода вродлива мати-одиночка. Намагалась би причарувати когось із нас, хлопців кавалерів, але таких намірів у неї зовсім не було. Не знаю, хто і як з моїх товаришів оцінював таку поведінку Мілі, але у мене зародилось тверде переконання, Міля має чоловіка-підпільника. Про такі речі я міг тільки думати і тримати цю здогадку у великій таємниці. І дійсно це було так, тоді ніхто, крім рідних, не знав, що Міля вірна, міцна і назавжди похохала гарного, мудрого, відважного хлопця повстанця Стецька Ілька Беришина. Геройськи протягом більше 40 років несла важкий хрест зневаги і осуди оточуючих. Кожного дня, як вона мені згодом розказувала, чи то чужої людини біля дому, чи то гул автомобіля, який переїжджав крізь оселю, чи виклик до директора школи, чи до сільської ради ставало для нього великим нервовим потрясенням. Тривога не полишала і тоді, коли він на довший час у справах відлучався від дому. Можна собі тільки уявити, яка небезпека читувала на неї та на її родини щодня. Це тюрма, знищення всього набутого каторга, Сибир, це ізоляція від мами і поміщення в спец дит будинок єдиного синочка Аркадія. Не інакше, як великим героїзмом можна називати такий патріотичний вчинок, на який пішла вся сім'я Турчин. Чи такий вибір для Мілі був випадковим? Ні. Це був свідомий вибір дівчини-патріотки, члена юнацької ОУН, вихованої у свідомій українській сім'ї Миколи Турчина, колишнього активного члена просвіти. Ризикуючи усім, він дозволив своїй доньці зробити такий вибір. Не сумніваюся, Міля могла би влаштувати своє життя зовсім по-іншому, адже була освіченою, мудрою, вродливою і мала не одну можливість вийти заміж за легальну людину, але вона керувалася в житті більш високими ідеалами. Після того, як Ілля Оборишин вийшов з підпілля, ми часто розмовляли про скалачину де я працював 6 років, було в, було в нас дуже багато спільних знайомих. Знав він в той час і про мене. Адже я був добре знайомий з Василем Андрійовичем Цетнаром, головою колгоспу в селі Городниці, знав дружину Цетнара, сестру Мілі Марії. Ілліо Боришин і я знали багатьох людей з села Остапі, де була його остання Криївка. Глибоко продумана конспірація не ну, дала можливості більшовикам знищити Ілію Боришина. Вийшов він живим і уцілілим з більшовицькою місорубкою. Тільки радіти б тому, що живий свідок тих буремних загальнонародних змагань дійшов до нас його живе патріотичне слово. Почало тисячі людей не тільки у нас в Україні, а і поза її межами але знаходяться люди, які з пальця висмоктують різні домисли про нього або розпускають чутки, подібно до тих, які робила більшовицька кадебійська пропаганда в часи найбільших репресій. Не раз дивують мене запитання деяких псевдопатріотів на кшал, чому його не вбили, як залишився він живим. Тут щось не все зрозуміло і так далі. Відповідає їм так, якщо б не тільки один-два дійшли до наших днів, а десятки сотні таких, як Ілько Беришин, рівень свідомості народу був би набагато вищим. А в Україні була б сьогодні багатою державою з народною патріотичною владою і не належала б влада колишнім партократам, злодням та різного роду ренегатам. Це по-перше, по-друге, в інших країнах тих людей, як Ілля Боришин, оточить орелом слави. А ми минають роки. Виріс і став батьком двох синів Олександра і Сізослава, син Іллі і Емілії Аркадії. Він закінчив політехнічний інститут, працює у Волочиську, отримав диплом про вищу освіту. Он Святослав. Пані Емилія працює в домашньому господарстві сели Городниці, не цурається активної громадської роботи. Ось така сім'я, таке велике підпільне кохання Емілії Турчин та Елі Оборишин, українських патріотів, які впродовж багатьох десятків років терпіли труднощі, наругу і приниження. Ігор Грималюк, голова Тернопільської обласної організації, Українська. заклятий вміт.